What's up? Okay. Welcome to the podcast. Uh, alam mo ba, Coach, ay ito ay episode 99. Nako. Special. <laughs> Special. Okay, so... Favorite number ko, 9. Ay, totoo? <laughs> okay. Birthday mo ba yan? Hindi. Name, Alan. ng, name ng papa ko kasi Sham. As in S-I-A-M? S-H-Y-A-M. S-H-Y-A-M. ano yun? Uh, ano siya? Anong... Uh, Indian. Ano ba kaya? May Indian ba? Ako kayo? half. Half, half. Kaya pala, ja, ano? Jen Dani. Jen Dani. Okay, okay, okay. So, ha, siya full Indian siya, ganun. Ah, dito O, oh, na siya pinanganak, pero Ah. yung at lola ko is ano, Indian. Oh, nakapun- na, did you grow up sa ano? Hindi, ka pa napunta? Hindi, hindi, pa ako nakapunta. <laughs> Interesting kasi meron akong kilalang half Indian din na very close to me. Tapos never din siya nakapunta ng ano, ng India. yeah. But, ang hassle daw kasi medyo puntahan ng ano eh, India eh hindi ko alam. Sabi nila, mas masyadong crowded daw. Oh, parang ganun. <laughs> Oo. so, hindi, hindi ko na rin, hindi rin ako interesado. Oo, hindi rin ako interesado. Pero na, nakapag-try ka ng Indian food. Yeah, so paborito ko. Marami akong Indian Oo. Oh. food na ano, na paborito. Like what? Ano, beri- mga... Biryani, yeah, yung... Meron akong dessert na gusto eh. Kanaw yung tawag doon. A- ah, So, a- ah, ano siya? Para siyang ano lang, para siyang hindi ko alam yung laman niya eh, pero malambot lang siya na parang matamis. Yung may bilog. Yeah. Bilog Tapos may siya. parang pa- pampatamis na syrup mm, na. Mm, parang ganun. Oh, okay. May hindi kasi ako sa ano, eh, pagkain. Tapos uh, ah, uh, ah, yung mga Arabic Indian sa mga ano, masarap, masarap sila yung pagkain. Eh. pero hindi ako mahilig sa manghang. <laughs> ah, yun lang. yun Baka, yung ano doon. GG <laughs> ka doon. Okay. So, kasama ko ngayon <laughs> sa MTV. Um, this is uh, a podcast na um, will feature his story. So, very personal to mangyayari. At gusto ko lang din i-remind kasi ito yung ma, isa sa mga unang interviews ko after ng uh, mga nangyaring mga kung ano issue sa na lumalabas. At gusto ko lang remind ng lahat na ang podcast usually ay kwentuhan siya. Hindi siya so hindi ko i interview hindi kita interviewin ngayon. More like a ah, kwentuhan. Kwentuhan lang. talaga. And isa sa mga naalala kong interesting na kwento nung nag podcast kita ng huli, coach ay ikaw pala yan, no? Laking Dota ka pala. Yep. Oo. Oh, so, Sobra. <laughs> ano to, ano to, ilang taon ka nag, nag-Dota? Ano ka rin ba? Yung parang uh, Wonder Kid, ganun, sa inyo? um, siguro, uh, masasabi ko ano, uh, ah, nababandi naman ako. Hindi, Yun, hindi yung hero ko eh, ako eh. Oh, oh, oh. pero ano, uh, nag-start ako ano, mm, after kong graduate ng elementary. So, before first year mm-hmm. high school ako natutong mag, uh, mag-Dota. Then, I think, um, during first year high school, doon kami nagsimulang, ano, um, makipagpustahan. So, first year high school. Yeah, first year high school. Ang kalaban namin noon mga fourth year na. Oh. So, Matang matangkad ka na ba? <laughs> yeah, medyo, uh, medyo. So, so nakakapasok ako ng computer shop yeah. kahit na uniform So, uh. Ah. yan. Uh, ah, una, mga kaklase lang muna. Sa so, pagdating ah. mo, syempre, mga nagkakwentuhan agad yan. Pagpasok mo ng school eh. Tara, nagdodota ka ba? to, ganito. Uh-huh. Ayan, 2 on 2, 3 on 3. Uh-huh. Ah. Tapos nung nakita nilang ano, nananalo kami, sabi nila, labanan natin yung mga ano, mga fourth year. Uh-huh. So lumalaban kami ng ano, mga, tapos hanggang sa ayaw na kaming kalabanin. Uh-huh. One to yun, eh, Dota 1? Yeah, Dota 1 pa, Dota 1 pa. Ilan taon? Wait, ah, okay lang ba? Tanong, eh, ilan yeah, taon? Public ka ba? 31 ako ngayon. 31. So, technically, naabutan mo talaga yung ano, init nung, yeah, init nung, Dota. Do, nung Dota. Uh, sa nung mga time na yun, syempre, com shop, com shop, ganun. Yeah, sa mga computer shop talaga yung mga, ano, mga pustahan. Mm. May, meron ka ba nung ano, mga life threatening semi na stories kasi pag dati nung nakakwentuhan ko sila sila Hito, sila Marky, meron sila lagi moment na parang yung inaabangan na ganun. Sa, sa anong saang neighborhood ka pala? Sa, sa, sa Tondo kasi ako. Oo, oh, oh, yun lalo. <laughs> Oo, di, di ba ano yun? Parang, sa, sa ano kasi, kasi nung time na nagdodota ako, ako talaga yung pinakabata. As in, mm-hmm. yung mga kasama ko, mga college, mga, uh-huh. as in, nagkatrabaho na. Ako, uh-huh. bata syempre, kumbaga, kahit anong trash talk ang gawin ko, meron akong kuya. Ah, <laughs> so, okay. merong, merong mga nakabakod dyan na never akong, ano, never akong, okay, uh, ano, hawakan. Kasi nga, mga matatanda talaga yung kasama okay, ko. Eh. Okay, okay. So ano ka, protektado ka. Mm. Pero ano ka din nila, parang inaalagaan ka nila, nila na ano ka, hugot ka kasi parang ganun. Yeah, para, parang hugot. ganun siya. More on ano, <laughs> hindi, pag, pag may, usually kasi sa computer siya, pag may dumadayo, Uh-huh. Ah. Ikaw agad yung hanapin eh. Kumaga, uh-huh. Ah, o tawagin nyo si ganito, may dayo. Uh-huh. Yung drafting pa nun, ano, yung sulat. Oh, sulat. uh Uh, pag pareho, ano yan, uh-huh. ban yan, uh, mga ganon. So, ano, t- ano tawag dito? Ano tawag sa'yo nun? M- Siyempre, di ka MTV. Hindi, pangalan ko lang. Anil lang. Anil. Anil. Uh, yun Ay, lang talaga. Yung baso. Akala ko, eh, Anil. Uh, pag, pagka-tropa yung, ano, mga tumatawag sa akin, malalaman mo yan eh. Pag tinawag ako Anil, Ah. Tropa yan. Pero pag ah. nabasa lang yung pangalan ko, Anyel. Ah, yeah, Anyel, Anyel, ganyan. So, yeah. <laughs> so pag, pag magkakasama kami ng team, tapas biglang may tumawag sa akin, ay, uh, Anil. Sabi nila, uy, tropa yan, tropa. Uh, <laughs> buti hindi ka ano, masyadong nire-restrict ng parents mo ng mga tayo. Yun yung problema ko. Uh, walang restriction na kung gaano katagal, pero hindi ako makalayo. Ng, ah. hindi, hindi, ko, hindi naman nila ako nire-restrict, pero takot ako na umalis okay. sa ano comfort Kumbaga, Which is tondo, an, Yeah, ang daming, ang daming nagaya before no na, tara, punta tayo sa gantong school, mm. dayuhin natin, mm. tara, papakilala kita sa mga ganto, puntahan yeah. natin. Hindi ako lumalayo, lumalayo talaga. So, ang yeah. iniikot ko lang is yung buong tondo lang. Yeah. And then, syempre, nag-move on from college na ganyan. Ah. College, uh, hindi ako nag-college. Yeah. Ah, as in, totally hindi ka nag-college? <laughs> Yeah, after high school ko kasi, before ako graduate ng fourth year, uh, ah, 15 years old ako, Mm. Uh, ah, doon na nawala yung father ko. Ah, okay. Sorry. So, uh-huh. nung nawala yung father ko kasi is kinailangan ko rin mag-stop. So, yung buhay ko ng 15 years old to 17 years old is more on Dota and basketball. So, I see. Okay. And ang pinaka ano doon is kapag nanalo sa Dota, uh, masarap ang pagkain. Siyempre. <laughs> Pero kapag natalo, tiis ka muna. Tubig-tubig ka lang yeah, muna. Yeah, ganun lang siya. Uh-oh. So, dun, dun, kumbaga yun yung naging, ano ko, naging uh, resources ko nung, nung time na kinailangan ko talagang, ano, uh, mabuhay. Kasi yung yeah. father ko talaga yung, ano sa amin, yung breadwinner sa amin. Yan, yeah. yung nagpo-provide sa amin. May, may ano ka ba mga kapatid ganun? Yeah, tat- tatlo kami. Bali ako yung gitna. Okay. So, yung kuya ko yung parang that time is siya yung nag uh, manage nung business ng uh, papa ko. Ah. kaya ano, kaya kahit papaano, nung nawala yung father ko, si kuya na yung parang nagpo-provide ng lahat. Yeah. But it was still very challenging na hindi ka nakapag-college. Ganun. Yep. Hindi talaga. Oh. As in, uh, gusto ko pero yun nga, eh, hindi talaga hindi nabigyan talaga. ng chance. Eh di, ano to, parang napunta ka sa, nakapagtrabaho ka ba or Yeah, after? by around 17 years old ako, Uh, hindi, 15 pa lang ako uh, sa totoo lang, naghanap na ako ng work. Ah. wala, wala kasing tumatanggap ng 15 years old. Oh, Tapos that time, sobrang payat ko. Tapos ang dami kong tigyawat. So, Tangkad mo lang ganyan. yeah. <laughs> So, as in, walang tumatanggap. Siyempre, 15 years old, hindi ka naman tatanggapin ng, ano, ng work. So, uh, by 17, uh, yung uncle ko, tinulungan kami ah. na mag-work sa company nila. So, pinirecommend ako dun sa ano sa company ng isang ano rin, isang family member din na uh, ito, yan nyo, uh, ipasok nyo. So then ginawa kong ano, checker sa warehouse. So 17 nag-work ako sa ano sa isang company. Tumagal ako doon ng 6 years. Mm. Uh, nag-start ako ng as uh, warehouse checker, naging warehouse supervisor, naging uh, coordinator, tas naging yan hanggang sa ano na, naging mark, naging napunta na ako sa sales and marketing. Oh. <clears throat> without without ano no edu- education, no, college education para ganun. Uh, di, I think ano kasi kailangan. kailangan siya pero mm. ako kasi yung ano eh, yung taong tawag dito, sobrang gusto kong may natututunan. Yeah. Kahit na nasa warehouse lang ako, uh, inaaral ko lahat. As in, lahat ng pwede kong matutunan is pinag-aaralan ko from warehouse. Tapos nung nakikita nilang natututo na ako, uh, doon ako inaangat. Tapos, mm. pag may nakikita silang, uy, kaya mo palang gawin yung ganyan, kunin nga kita. Uh, mga ganun. Yung mga managers ko before is, uh, pagkatas kung makita yung ginagawa ko is, sige nga, sama nga kita sa department ko, mga ganun. Oh, so, kaya umaangat. Pa, ano ka talaga, no? Master the basics mo lang. <laughs> yeah, yun, yun talaga. Pero tingin ko yung, uh, yung, yung natutunan ko talaga, kung paano ako magturo, kung paano ako, lahat, as in lahat uh. ng nalaman ko, I think doon sa work ko before. Kasi, ang dami kasi akong, ang dami akong naging ano doon, naging mentor. I see. Sobrang daming nagturo sa akin doon. Fortunately, na, numat na nagtuturo sila ng malupit. Yeah. Usually, hindi nag, nagtatago yung mga tao ng ano eh. Hindi, kasi tingin ko ano eh, yung, yung kinaganda doon sa company is ano, um, parang kaibigan ko lahat eh. Kumbaga, hindi na ako nandoon para sa work eh. Nag, uh, ah. nandoon na lang ako kasi, ano, uh, goods talaga yung mga kawork. As in, gagabayan ka talaga nila. Okay. So, ma- maiba lang dun sa, dun sa Dota lang. Sino yung mga nakasabay? Meron ka bang parang pro ngayon na parang nakasabay mo or anything? Parang yun na kong kayo yung tumunan si, eh. Si ano kasi, si Santino. Oh, hindi, hindi na siya Santino ngayon eh. Diba? Oh, Carl siya. Uh, si Carl. <laughs> Oh, siya ngayon. Pa, so, before kasi, dumay siya sa Tondo. Ah. Ano yon Yung time na yon hindi niya paabot yung ano. Yung, uh, <laughs> ah, nakaganon ah, pa siya sa ano, computer. Pero hindi ko siya nakalaban. Ah. Bali, ano lang. Uh, nung dumayo sila doon, pinatawag ako. Sabi, ano, uh. uy, nandito sila, ano, sila Santino. Panoorin hmm. natin, sabing gano'n. So, nanood lang ako ng laro nila. As in, okay. pumunta ako doon. Hindi, hindi kasi namin computer shop yun eh. Hmm. So, pero tinawag lang kami. Tapos doon namin siya, doon ko siya nakita maglaro. Bata, as in bata talaga. Uh. Tapos, eh, bata rin naman ako that time. Uh. Pero, mas, mas, mas bata, bata lang siya. siya. So, As in, hindi niya talaga abot yung ano, yung... Uh, an- anong laruan mo na carry ka doon? Uh, ano? nung... Uh, wait. <laughs> Pero ano kasi, usually kasi mid lane talaga ako. Ah, Ayun. Uh, mid lane. Pero pagka tinawag kasi ako sa ano, sa, sa isang shop, kung ano yung kulang, yung kasi nilalaro ko. Kunwari, uh, kulang ng support, lalaro ko support. Kulang ng uh, XP ko, laro side, kukuha ko side. Um, <laughs> I think ang pinakamalalang naging role ko is ano, dahil ayaw ko palaruin, sinabi ko dun sa kalaban na kayo pumili ng hero ko. Ay, mo. Dek, <laughs> ah, mas mo Ganun na, ganun na kalala. Okay, <laughs> okay. As in, ah, wag yan, kilala namin yan. So Ah. sabi ko, hindi na, laro na kayo. Kayo na pumili hero ko. Oh, so, Pambira. sa Dota, usually, sino bang pipiliin mo? Ikaw, papapili mo ako hero. ano? Sige, ah, mo sa akin, anong hero ko? Ah, putik. Teka, ano, siguro Warlock. Kung 1v1, ano to, 1v1? 3v3. 3v3. Ay, hindi malakas Warlock doon. Ano kaya? Sino mahirap na? Eh, siguro, ano? Ito pa. Trent. Trent. Ah, pwede, mga tank na lang, <laughs> di ba? <laughs> So, yung time na yon kilala rin ako as uh, Invoker user, Mipo user, tsaka Pamira. Tekis user. Yung Tekis na only yung stun. Yung, yung so, magkakapatong yung ano? And, yung, hindi, hindi, yung ano, yung combo niya na stun, tapos i-yules mo, pagbaba, nakastan ulit, uh, tapos kikinsu mo, nakastan ulit. Yung okay, walang galawang okay. Tekis. So, okay, okay kilala nila yun. So, ayaw mid nila... To, mid tequista by the way. Uh, oh, ayaw, ayaw nilang ipagamit sa akin yung tequista time. So, alam mo, binigay nila? uh. <laughs> Binigyan ako ng uh, ah, Rylai. Pambira. Raylay daw. Alam mo, uh. ginawa ko? Pinax ko yung second skill. Ah, frostbite. frostbite. <laughs> sa uh, ulti. Uh, <laughs> so, yun yung ginawa ko. Kaya, ano, kaya nagulat walang, sila. Bakit ganyan yung support mo? Oo, uh, hindi siya, <laughs> para hindi ano siya, support. masakit siya kasi pag binax mo yung frostbite, matagal Ang tagal, talaga. Uh, tapos, ta- bilis CD. Sabay ulti ka, natin, level 4 may ulti ka. Usually kasi, ah, level 6 pala, level 6. Pinapamax sa'yo pag support kay third skill eh. Para, yeah, ano, oo, kasi oh, para mabilis mana. mabilis mana ka. Wow, ang ganda naman. Ang lupit mo naman, uh, MTB. Pero ano lang yan ha, ah, sa, nung time kasi na yon As in, ano talaga, uh, sikat yung Dota that ah. time. Uh. Pero pagka ka-age ko yung kalaro ko talaga, as in, Did, uh, ah, masasabi ko, ano, kaya talaga namin i-dominate. Parang gano'n. Yeah. Hindi ka nag nangarap mag-pro? Nung, nung time na yun, hindi uso yung pro. Hindi ko alam na may pro. Walang, wala talaga. Ngayon, meron lang malaking tournament na nasalihan ako isang beses. So, etong, ano, is, yung mga, meron kaming tropa na lima sila magkakapatid. Okay. So, sila yung sumasali talaga ng tournament. So dito Angas sa may... Naman nun, lima sila. Magkakapatid puro sila magkakapatid. Oh, ngayon, nung time na, ano, na sumali sila sa Mineski, yung isa hindi makakalaro. Ako yung pinaglaro ah. as as ano ko as core. Ako yung core, ako yung boss one. Mm. So hindi ko alam yung playstyle nila kasi meron pala silang play. Kaso ang nakalaban namin, uh, I think yun, yun yung nag-champion eh. Okay. Uh, sa Mineski tournament yun eh. So, mga ito, mga happy feet na mga... Yeah, may sila-sila na yung mga bida ah. that time. Hindi kami nakascore. <laughs> <laughs> Hindi, kami nakascore. So, doon ko na-realize na, ano, na sa Tondo, yes, uh, mukhang, mukhang, ano, mukhang bida na ako. Ah. Pero pag lumabas pala ako ng Tondo, may mas malalakas pa okay, pala. I see. So, parang doon ko siya na-realize na, ang lupit ko sa tondo ah. <laughs> Bakit uh, ah, ganon? Nandito. Bakit nung lumabas ako, bakit parang bugbog na bugbog kami? Uh, kasi may mga play, na, wala na eh. Nung mga, kung mga, anong year ba to? Kung may MPGL na pala, I mean. May mga established na teams na rin. Yung mga nagbo-bootcamp yeah. na yun, pag yeah. Hindi ko, hindi ko alam that oh. time. As in, wala akong idea that time. Okay. So, hindi ka, um, safe to say, nung mga bandang 15 mo, you have esports. Hindi wala sa mundo mo or sa utak mo na, na mag-esports ka. Yeah. Wala, as in, wala. That's why you eventually went to this, uh, um, again, well, company. Uh, company ng... Uh, ano siya? Um, distributor siya. Distributor, okay. So, it's, nagso-supply ng mga kitchenware Okay. So, yeah. So, and then, ang dami mo naging roles doon. And sabi mo nga, na, na master mo siya. What, when did MLBB come <laughs> in sa... saan, uh, ah, saan uminsert yung ML doon? So, yung totoo niyan, kasi nga, napunta ako ng sales and marketing. Uh-huh. So, that time, meron ng mga commission. Plus, ako kasi, kahit nasa warehouse pa lang ako, ano na ako, uh, marami na akong sideline. <laughs> marami na akong ano, mga binibenta. As in, okay. kasi family background ko is more on nasa sales. So, marami cool. akong idea pagdating sa sales. Okay. So, uh, meron akong kinikita side, tapos meron akong kinikita sa company. So, ang plan ko that time is umalis sa company para mag-build ng sarili. Gusto ko mag-build from scratch na akin. Kumbaga, hmm. magtayo ako ng sarili kong business. Ilan taon ka nito? Um, ah, 23. Wow! Yan yeah. na mag-isip. Kasi 17 ako nag-start, so 6 ah. years siya. 23 na ako that time. Okay. Ngayon, meron akong ano, meron akong uh, pondo, meron akong hmm. puhunan. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng tropa na makakasosyo kasi hindi naman kaya ng mag-isa. Then, nakapagtayo kami ng gym that time. So, meron, meron kaming sariling gym. Uh, ano lang siya, doon lang siya sa Tondo. Ang kinaganda doon, uh, wala akong ginagawa. Free time ko yung buong araw ko. 'di ba? Mm. So bantay kahit bantayin. Hindi, kumuha kami ng syempre magbabantay. Ah. So kumpleto na siya then inung free time ko, doon ako nagbalik ng Dota. Okay. Uh, ako. Pero before pa pala mag-Dota, I think, syempre habang nag-work kasi ako, nag-start ako sa work, nagdo-Dota ako. Then, Two. Dota oh, 1 pa lang pa nung nag-work ako noon. Nung 17 ako, Dota 1 pa rin mm. ako noon. Then, uh, by 2014 ata, na-aksidente ako sa motor. Ah. And nung aksidente ako, hindi ako makapaglaro ng ano kasi nga yan, may may ano, may may ano cast. to, may cast. Uh-huh. So hindi ka makapag mouse. Uh-huh. So sabi ko, ayoko magdota ng walang mouse, di ba? Hindi ka pwedeng makapag-Dota. <laughs> So ang ginawa ko noon, naglaro ako ng League naglaro akong league. <laughs> Left-handed mouse. <laughs> Left-handed mouse yun. As in, ganon, ganon, ganon kadali ang league. Joke lang, joke lang, Ano pa yun? Yung touchscreen pa yung tawag nila. Yung tututok mo yung mouse dun sa skill, tas tututok mo sa hero. Hindi yung pinipindot ha. Ah. Kasi nga, isang, isang kamay lang ako. So, Naglalaro ako ng league na ganun. Yung ano, yung sa laptop, ganun? Hindi, mouse. Sa mouse lang. Touchscreen ba touchscreen? Hindi, kasi... Ah, term lang. Term yung term lang niya is touchscreen that time. Kasi okay. di ba pag umi-skill ka ng instead na QWER, ang ini-skill mo is yung mouse. So, tinatawag nila doon, ay, parang touchscreen. Parang touchscreen. Oh, <laughs> so, ah, okay. yun yung tawag before. Hindi so, alam na may ganun. <laughs> so, mouse lang ako noon. so, yun nga, naglig ako. Hindi, kaya ko lang siningit. Kasi pagbalik ko ng ano, nung may sarili na kaming ano, meron akong income na pumapasok, may uh, free time ako. Ah... Uh, nakapagtayo rin pala ako ng computer shop before ako umalis ng ano ng company. So may computer shop kami. Uh, ngayon may gym, tapos may computer shop. So sa computer shop doon ako tumatambay. Ah, okay. So okay. yung mga players ko doon, ligang nilalaro. Ah. So league sila, so nagpapa-tournament ako. Kasali okay. ako, syempre. Uh, okay. <laughs> so dahil kasali ako, may time doon na nag-champion kami. Sabi, dinaya niyo eh, kasi <laughs> ano, eh, kasama yun. Oh, kasama yun. so ngayon, habang nagdilig ako, naglilig yung mga players, um, napanood ko ngayon yung, ano, yung esports ng Dota. As in, napanood TI, ko, TI. yung TI, napapanood uh-huh. ko na siya. Tapos may mga major, ano na, major tour na. Sabi ko, what if, uh-huh. magbalik ako ng Dota. Uh-huh. So, yun yan. So, sarili ako, nag-set up ako ng Dumaling sarili. Dumaling na kamay manita. uh, yeah, ano na yun. Ah, tapos na ng work to. Uh, tapos na ng work. So, after work na, pagbalik na. Nung may sarili na akong ah, ano okay, neto. Okay, okay. So, sabi ko, what if, balik ako Dota. So, hmm. try ko ulit. So yun nga, nag, parang ulit. So Dota 2 na. Ayoko na ng Dota 1. Uh-huh. Ah. Dota 2 na ako. I think uh, two months pa lang. Two months pa lang ako nagdo-Dota. Okay. Uh, nasa ano, nakabalik ako ng Divine 5. Uy, taas yan, taas yan guys. Uh, tapos, pa-immortal na sana siya. Hmm. So, nag-update, nagkaroon ng Divine 6 and 7. <laughs> Ah. so, so, kailangan ko pa mag-Divine 6 and 7. So, uh-huh. nung time na Divine 7 ako, Nagaya yung partner ko na umaten sa kasal sa, uh, I think, uh, Antique. Uh, so, Somewhere far. Yeah, malayo, di ba Ngayon, habang nasa biyahe kami, yung mga kasama naming friends, nag-ML. Ah, so nakurious Dito na siya. Hindi, alam ko, as in, nung naglalaro pa lang kami ng league, lagi na ako sinasabihan ng mga tropa na, laro ka ML. Meeting ka agad doon. One, anong, anong, year, one, anong year to? Wait. Ano na to? Um, 20 possible 2018, 2019, ah. ganyan na siya. Pandemic days na siya, pandemic oh, days. On, pa, pa-pandemic na. Uh, parang ganun na siya. So, okay, okay. So MP, ngayon, si S1 na yun, MPL, kung 8, 2018. Ay, hindi, hindi, oh, wala pang MPL na. Wala, hindi, may MPL na ano na siya eh. Season 6 na ng MPL, mga 20, ah, hindi 20, ano na 2020 yun. 2020 na siguro, 2020 ganun. Yeah, mga 2020 na siya. Na, ganun. ganun. So, niyaya, niyaya na nila ako. Ayoko. Sabi ko, ayoko, pambata yan. <laughs> pambata ah, yan, eh, siyempre, ML. Siyempre. Kumbaga yung graphics pa lang pag nakita mo. <laughs> pambata ah, ah. yan. Magdodota ah. na lang ako. Grabe yung graphics, diba? So, may computer naman ako. oh, tapos, sabi ko nga, yung LOL nga, masyadong basic. Eh. Doon tayo sa ano, sa, <laughs> sa Dota. Parang it. ganun, diba? so, kumbaga, kumbaga, mas, mas mahirap syempre yung Dota um, para sa ano. Mas complicated. Mas yan. complicated siya. Tapos, syempre, pagdating mo ng ano, ng ML, mas, mas pa, parang ganun. Uh, so, so sabi ko, ayoko talaga niyan. Then, dumating sa point na nag-antiki kami, yung mga kasabay uh-huh. ko ah. doon, mga nag, ano, nag-ML. Uh-huh. Ah, ah. Sabi ko, sige na nga, da-download na nga ako. da-download ako, ganun. Tapos, uh, nung dinownload ko siya, syempre, naging interested daw kasi nagamit ko doon si Alice. Si Alice. Si Pac. <laughs> oh, Pac siya sa Dota, tapos uh, Lisandra siya sa ano, sa League. Mm. So hmm. may hero talaga siya nakapareho. Tapos nung time na 'yon, hindi ko wala akong alam sa emblem, wala akong sa pero ah. binubugbog ko yung kalaban. Uh, <laughs> so nagtataka sila bakit ganun. Ba't ang lakas mo? <laughs> bakit alam mo yung ginagawa mo para ganun, kakastar, kaka-download mo lang ng laro. Uh, sabi ko halos same lang naman siya ng concept ng league, sabi ko ganun. Then pagbalik, yeah. challenge ko yung sarili ko. Sabi ko, kasi nga ang usapan doon is gaano ka katagal makakapagpamitik. So, ah, so, challenge. Kasi, uh, challenge ko yung sarili ko. So, I think, walang emblem kasi that time. Three weeks ata inabot. Three weeks bago ako nag-mythic. Walang oh, emblem, walang kahit ano. Pinag-aaralan ko pa yung ano, yung... Bilis yan. Ay, ilang games, mga ilang oras ka naglalaro nun? Eh, free time ako eh. So, siguro sa isang araw, lagpas 10 <laughs> games ako. oh. so, kaya mabilis talaga siya. So, Score panalo, no? Tapos may star, may, star mga, bonus. May ano, bonus pa. So, Nung time na nag-mythic ako, nagtaka sila, wala, ba't mythic ka na? <laughs> sila mga, yung time na yun, mga Grandmaster, mga ano, epic, pa-epic pa lang. Nahihirapan Solo to, solo mo ginawa. Solo, syempre solo. Lakas. So, pag mythic ko, ngayon, binalikan ko yung ano, yung mga kalaro ko, uy, mythic Ah. na ako. <laughs> Ba't ang bilis mo, nalagpasan mo pa kami, mga Ah. ganun. Tapos, hindi ko sinasadya na pindot ko yung ah, Facebook, yung connect to Facebook. Hindi ko sinasadyang maklik yun. As in, Ah. naklik ko lang talaga siya. Nagulat ako sobrang dami kong Facebook friends na hindi ko ine-expect na maglalaro ng ML, naglalaro. Yun. Doon ako, oh. doon ako na ano na parang uh, ah, mind blown ka. Oh, parang what? Marunong ka mag ML? <laughs> Basketball lang laro natin na. Ah. <laughs> <laughs> uh, so isa pa pala before kami nag-antike, 'di ba, nagdodota ako. Ah. Uh-huh. Uh, kung nag-immortal na ako sa Dota, i-start ko na yung YouTube ko. Na, yun ang gusto mo na gawin. No? Uh, ah. ah, ano na, meron na akong content na naka-ready. I Uy. think three heroes na yon Kunwari, ang, ang content ko doon more on, ano, eh, more, more on cancel animation. Cancel animation tawag siya sa league. Hindi ko alam tawag sa kanya sa Dota eh. It's more on, uh, halimbawa, si Ursa. Si Ursa, kapag nag-second skill ka, at charge ng matagal yan. Diba? Uh, Tapos be basic hmm. attack. Mm. Ngayon, meron kasing uh, mga technique doon na pag charge mo, umi-basic attack na. Agad. Ayan, yun na. Yung may mga ganong, parang cancel Same animation. ah, anim- ah, well, animation cancel. Tawag. Yeah, pa, yun, parang ganun lang, di ba? <laughs> So, may mga ganun na akong content kay Tinker, kay Ah, Storm. oo. Kapag may mga na-ready na ako. Tapos, Sand King ang best example niyan eh. yeah, yung mga ganyan. Yung biglang, ano, mga cancel ng, ano nila, ng skills nila, di ba? Yung parang basically mas mabilis na itsura. Ah, oo, so ah. para mapabilis yung paggamit. So, yun yung content ko talaga sa YouTube. cool. So, meron akong content. Sana Naka- tinuloy mo. Hindi, yun nga. May, i-voice voice over ko, na, meron ng voice over yun na pina, pina, pinakita ko na sa mga friends uh. na ah. ready na to. Ngayon, ang kulang na lang is credibility. Kailangan ko kasi ng credibility na bakit mo tinuturo yan? Yan kasi yung tanong. So, kailangan immortal ako. Pwede ko sabihin na immortal kasi ako. Immortal oh. yung rank ko. Ah. Kaya pwede ko ituro. Pero dahil nga nung Divine 7 ako, uh, pa-immortal na, pa-post na sana sa YouTube, nag-antike, naging ML, tapos nakita ko sa friend list ko na uh, grabe yung mga friends ko na nag-ML. Sabi ko, sige nga, ML na nga lang content ah, ko. Uh, <laughs> ML na uh, lang ah, ako. Plus, yung content ko pa is based dun sa ginagawa ng, ano ko, ng tropa ko. Kasi, meron akong tropa na nung nalaman niya na nag-ML na ako, pumunta na siya sa bahay. Sabi uh, niya, tara, laro tayo. So, that time, grandmaster siya. Ano ako, master lang ako. Uh-uh. So, gumawa ako ng bagong account nun eh. So, master ako, grandmaster siya. Naglalaro kami. Sabi ko... Smurf. <laughs> <laughs> hindi, yun naman, ang challenge ko naman nun, one week mythic. One week ah, mythic ah, naman yun. Bago ako gumawa ng YouTube channel. Ah, sige. So, dahil nga ano, dahil nga kalaro ko siya, nakikita ko bakit ganyan yung galaw mo. Uh-uh. Kumbaga, alam ko hindi siya nagdodota, hindi siya naglalaro. Halata, halata sa... Oo, so, to. So sabi ko, bakit ayaw mong magpa-epic? Ayaw mong mag... Sabi niya, pag epic kasi ako, lalakasan ng kalaban ko eh. Ha? Um, sabi ko, hmm. madali lang mag-epic. Sabi ko sa kanya. So, nagulat siya nung nag, nag-meetic na ako. Kalaro ko nga siya. So, binase ko dun yung mga ituturo ko. Kumbaga, cool. nakikita ko na ang dami palang ML players na hindi alam yung mga basic na ginagawa sa Dota, basic na ginagawa sa yes. League. So, what if yun na lang i-content ko? Yan, that's so, why. yun yung ano, ginawa ko, instead na Dota, in-scratch ko yung Dota, gumawa ko ng ML content na sobrang pinaka-basic lang talaga yeah. ituturo ko. As in, standard lang. Kunwari, para sa yung mga items. Yeah. Kasi yun lang eh, pag tinanong ko siya, bakit ganyan build mo? Puro magic laban, naka-physical defense ka. <laughs> Mm. mga simpleng ganun lang. So, sabi niya, hindi ko alam eh, basta kung ano yung lumalabas, pinipindot ko lang. Eh. So, sabi ko, sige, simulan ko yung content ko na puro ganun lang. Item build, emblems, yeah. skills, So, as in, hanggang yun, hanggang sa naging, ano na, yan na yung <laughs> YouTube ko. Alam mo, sobrang cool na, ano, sobrang cool ng ML kasi parang, ano siya eh, uh, in a way, madaming mga na open sa mundo ng gaming, sa mundo ng MOBA, more specifically. And you'll be surprised na ibang-iba ang perspective ng mga hindi inclined sa esports or gaming sa sa ating mga na, namula. Galing, yeah. So, kasi medyo mab, ano tayo eh, uh, we, we grew up na Dota. So, ibig sabihin, parang maliit lang yung niche, parang understood na kapag nag-Dota ka, interested ka talaga mag-Dota. Parang ganun. Yeah. So parang nagsimula na parang lahat almost try hard. Walang casual na Dota. Kahit sa ah, kahit anong sabihin nyo sa akin, walang naglaro ever ng Dota ng casual. Lahat gusto manalo, yeah. gusto mag-try hard. Kasi ano siya eh, um, competitive, siya. competitive na siya noong time na yon. Lahat ng mga nagdota at na, na lumaki sa ganun, gusto na lumakas magdota. Bihira, siguro sabi natin 5% lang yung para mag-enjoy. Mostly para lang sumama sa mga jowa, ganun, usually, <laughs> or sa tropa. Pero sa ML kasi, nagbago na eh. May mga hindi talaga well-versed sa mundo ng gaming. And it's it's nice to uh, be with them matutunan, malaman yung mga, gina, mga perspective nila. Meron ako mga nakakabanding, kahit ngayon mismo ah, sa mga mundo na napupuntahan ko na iba. Like for example, sa mundo ng mga banda, yung Tanya Markova, nakakalaro ko sila, iba talaga yung perspective nila sa laro. <laughs> yeah. Iba din yung drive nila. Pero kasi may sarili silang enjoyment eh. Yun yung important. Now, fundamentally, may mga mali talaga silang eventually magagawa. Kasi sa perspective ko, ito eh, alam ko, pro, ito yung ginagawa ng mga pros, at yeah. least bata players. Sa, sa alam ko yung yeah. system na nangyayari. yung the way that they are asking their questions, malalaman mo na gusto lang nilang mag-enjoy talaga. Wala talaga. Which is humbling and at the same time, uh, masaya na malaman na eh, parang ano ba, parang ba, parang reality check natin. Ano lang, uy, wag ka masyadong try hard wolf kasi may may mga taong nag-enjoy lang. Eh. Ano lang to, uh, ano lang namin to, libangan lang libangan namin lang to. to. Relax ka oh, lang, eh. Kahit matalo, okay lang to, libang lang oh. to eh. Pero sa atin na galing sa Dota, syempre. Oh, competitive. Ever since talaga na kaya ka nag kaya ka naglaro ng maraming beses na Dota is kasi alam mong gusto mong manalo. Yeah. <laughs> yeah. talaga yung difference. Yeah, that's uh, the magic of ML. Every time na may mga magtatanong sa akin, bakit, eh, bakit mo trip yung ML? Dalawa yung sagot ko dyan eh. Yung una, yung storylines kasi ng, ng pro. Ang ganda dito sa MPL Philippines. Ang dami mga rivalries, mga stories whatsoever. Yung second answer ko palagi is yung fact na yung normal na mga tao na enjoy siya tapos merong kakaibang perspective talaga na hindi esports based na parang purely on enjoyment. enjoyment. Sobrang pure na gusto mo lang maging mag-relax, mawala yung utak mo sa mga nangyayari sa labas, sa, sa work mo. Gusto lang makabanding yung mga mga kapamilya mo, ganun. Uh, ang saya nung ano, eh, makita silang ganun eh. So, anyways, dun sa, <laughs> back to the master the, master the basics content mo na binis mo dun sa tao. Ang ganda na meron ka palang naging target audience, no? Meron ka palang... <laughs> meron, meron talaga. Masaya, no? Ang saya, that's, that's so cool. Um, kasi parang you, you tailored your content para sa kanya. But may I ask you, for sure merong content creator kang nakita <laughs> before that inspired you. Ganun naman kasi yun eh. Um, for me personally, this, sa mga podcast, may mga naging inspiration din ako. I started with uh, Joe Rogan, very basic. Yun talaga yung nauna. But John Berntal, ayan, yung, yung mga uh, ganong klasing mga podcast. So at least meron akong pattern sa si pinagsusundan ko sa kanila. Um, that's why eventually parang yun yung gusto ko mangyari naging direction nito. Pero uh, madami pa mga influences. But for you, uh, mer- sino influences sa mo akin, dyan? Sa akin talaga number one, ano, uh, number one ko si service. As in, ah, hindi ko talaga planong mag-gaming uh, YouTube. Okay, ang plano ko talaga is, uh, katulad ng ginagawa niya, is mag-give back. Ay, kasi kung ano man na nagkakaroon ako, ang, ang plano ko is recycle talaga. Kung anong kikitain ni YouTube, yeah. i-recycle ko, is uh-huh. bibigay. As in, kung ano yung ginagawa niya. Uh-huh. More, most likely, ganun. Ngayon, nung nilook back ko yung YouTube channel ni, ano, ni Mr. Beast, nag-start siya sa gaming. As in, nag-start siya. I did siya, not know that. Yeah, yun nga. As in, pinanood ko yung start niya. Is gaming din pala siya nag-start. Ano, ano klaseng gaming? Uh, mga, ano eh, mga parang Minecraft. shooting games. So, yung mga shootings, hindi ako hindi naman ako naging interesado nung sa kanya. Sabi ko nga, kung tinuloy niya to, hindi, ako, hindi ko siya hindi ah, <laughs> yeah. So, I think yung unang content niya na nag-boom is yung uh, nagbigay siya ng uh, ah, 10k USD sa isang homeless, galing yun sa sponsor. Ah. So, I think dun siya unang nag-boom. Okay. So, sabi ko, So, in, hindi ako pwedeng mag-start ng ganun na oh, parang mamimigay agad ako. 100K. <laughs> Tapos hindi, hindi, hindi mo alam kung may manunood nun or wala. Yeah. Diba? So, kailangan ko muna ng niche. Kailangan ko ng content. Cool. So, dito pumasok yung ano ba yung ginagawa ko araw-araw? Naglalaro. Nag-ML ako. So, ah, nag, nagdodota ako, nagliliga ako. Uh, sabi ko, parang ito na yung madali. So, nag-check ako ngayon ng ML na content creator. Doon ko nakita si Doggy. So, nakita ko, that time, I think wala pa siyang mukha, na yung tutorial niya is sabi ko, wala ka. I can do better. <laughs> no, wala, wala akong matututunan dito. Alam ko to. <laughs> Ay, ah, kasi matan, matalino ka na sa ano. Sabi ko, hindi, oh, okay, sabi okay, ko, okay. sabi ko is... Sorry, sorry. Mali, ah, ah. na misunderstood ka, sorry. <laughs> Hindi, sabi ko kasi ano, kung ako, naiintindihan ko siya. Kumbaga, ah. kasi nga, ano siya, may mga complicated things na madaling sabihin siya, pero hindi to maintindihan ng ano, ng ba, ng baguhan, ng beginner. Yep. Sabi ko, sabi ko, what if gumawa na lang ako ng tutorial na magfo-focus lang talaga doon sa beginners lang. Kumbaga sabi ko nga lagi, hindi ito para sa pro. Hindi nyo dapat panoorin yung video ko kung marunong na kayo. So para to sa mga gusto talagang matuto. Yeah. Parang ganun. So doon doon ko binase talaga yung ano, yung niche ng ano, ng content. I eh, see. Which uh, is uh, really good kasi may ano ganyan, merong, nung unang nagka-caster ako sa Dota pa to, ang nerdy talaga nung syntax nung words na sinasabi ko. Kasi parang uh, uh, masyado mataas yung tingin ko sa sarili ko nun. Sa, <laughs> sa mundo ng, parang hindi, um, mat, mat, uh, matalin, dapat matalino ako mag, mag, mag-sound. Kasi I grew up in a, uh, yung sa debates tsaka sa mga oration. Alam mo sa mga school na yeah. mga ganun. Which, um, usually kapag mga ganun, mas maganda yung papatalinoin mo yung yeah, lalim, ganun, matalino ka, sound, sounding matalino yeah. ka, dapat ganun. So, yung una kong atake as, a, as an analyst sa Dota, parang ganun. Although may mga nag-enjoy naman, lalo na dun sa mga same ng level mo. So, usually, na, mga, mga producers namin nun, ma-addict na rin sila sa Dota, addict sila sa Pro, at natutuwa sila na may malalim mag-isip at ganun magsalita. But every time na makikita ko yung mga comment section, <laughs> talagang ayaw nila. Yeah, talagang boring so, na. Todo bash talaga. So, doon ko unti-unting na learn na. Siguro uh, ano rin, uh, may part din sa akin na ano, na nung pinag-aaralan ko kasi kung paano maging content creator, is, yeah. isa doon sa mga, kinonek ko si, sa, sa, ano, eh, sa marketing strat ko nung nag-work ako. So, kung connected siya, oh. kung gusto mo makuha yung audience mo, So, importante na maintindihan mo sino ba yung hinahabol mo. Yes. So, ang target ko talaga doon is mga beginners talaga na As in, yung tipong kahit estudyante ka maintindihan mo, yung tipong hindi mo kailangan ng sobrang, hindi mo kailangan maging sobrang talino para maintindihan kung ano man yung sinasabi ko. Parang ganun siya. Yeah. So as in, kailangan ko talagang ano, uh, mas, mas gugustuhin ko na uh, simple lang talaga yung words na sasabihin ko. Basta maintindihan ng lahat. Yeah. So yun yung ano, yun yung target ko. Kaya ano, kaya nung in-start ko yung YouTube, as in, kung pwede kong gawin pinakasimple yung isang napaka word sa ML, gagawin ko para lang maintindihan. Yeah. And um, usually sa, sa mga ganun, it takes a lot of uh, effort. Parang ano rin siya eh, parang pag-aaralan mo ng matindi tapos sinusulat mo ba? I- scripted uh, ka ah, ba? Hindi ako ano? nagsusulat. Uh-huh. More on ano ko, um, Points. that double time kasi sa akin eh. Kumbaga, naglalaro ko ng isang game, hindi ako basta lang naglalaro. So, pinag-aaralan ko din talaga siya. Mm. So, dahil na pag aralan ko siya, kaya ko siya ituro. Kumbaga, lahat ng bagay na alam ko is kaya kong gawing sobrang baba para lang mapaintindi kahit kanino. Yeah. So, ganun siya. Kumbaga, dahil yung MLs, yeah. naiintindihan ko siya, kaya ko siya ituro. Parang ganun. Yeah, I see. Okay. So that's uh, that's really good at congrats kasi eventually dahil doon ay lumaki yung channel mo no. Yeah. Uh, up to nine na, nasa nung before ako mag-pro around 7 to 800 thousand uh, uh, subscribers na siya. Uh. Then nung nag-pro kasi ako medyo nalipat talaga yung attention ko. As yeah, in, naubusan ka talaga ng oras. Wala, as in wala talagang time. Pero ako mismo yung namili. Ako yung pumili na maging pro kaysa maging content creator. Yeah. Kasi before, lahat naman na sinasabi, di ba? Pagkatapos mo maging pro, ang punta mo is pagiging content creator. Di ba? Kasi yun yung mas madali. Yeah. Di ba? Mas madaling gawin, mas, mas kikita ka. Kumbaga, lahat nandoon sa pagiging content creator. Yeah. Pero ako kasi, pumasok sa akin yung pagiging competitive. <laughs> Oh, bumalik yung ano mo, yung oh, competitive yung, yung hunger, mo. yung hunger ko na hindi gusto ko manalo eh. Uh-huh. Gusto kong lumaban, gusto kong nasa stage, gusto ko ako yung pinapanood. Uh-huh. Naalala ko yung time na kapag may mga pustahan, yung mga nanonood sa likod mo is yes, sa'yo nakatutok. Yes, yes. Kasi nagbubulungan, hala, uh, pwede pala yun. Uh, ah. Kasi naririnig mo yung parang nakaka-proud na, what? Bakit uh, ka sa akin nanonood? uh, <laughs> parang gano'n. So yun yung, yun yung gustong gusto kong balikan that time gusto ko nga mag-player sa totoo lang that time. Gusto ko talaga mag-player. Kaso dahil sa tagal kong nahinto, ilang years ako talaga nahinto sa paglalaro. Hindi na, tingin ko, sabi ko, hindi, hindi ko na kaya makipagsabayan. As in, parang hindi na kaya ng, uh, hindi na kaya ng pindot ko, yeah. hindi na kaya ng kamay ko. Pero ang advantage ko ngayon, mas may knowledge ako kumpara nung, nung 15 ako, yeah. 14, 15 ako na hindi ako nag-iisip pero alam ko kaya ko kahit sino. Uh, ngayon kasi, meron ng ano eh, meron ng mga overthinking ka na, ay, yeah. pwedeng gawin sa atin tayo, eh, mga ganun na eh. So, nag, hindi na sumusunod yung kamay mo sa ano mo, eh, sa isip mo eh. How, what age did you feel na ganun na, na hindi sumusunod yung kamay sa... I think nung nag-try ako bumalik. Nung nag-try ako bumalik ng 23, ano... 23, mga 23 yeah, years old. 23, 24. Kasi uh-huh. I think four to five years na akong hindi nagko-computer. Ah, kasi puro so, office work ka Yeah, na. puro work na ako nun. So, tinigil ko talaga kasi gusto ko nga maintindihan yung work ko. So, Maano ka na, ma-focus ka na, na tao. Yeah, Parang as hindi ka nagmumult, hindi ka nagsasabay-sabay. bihira talaga. Oo. Bihira. Marami akong kayang gawin pero pagka may ginawa ko isang bagay, nakakalimutan ko yung kabila. Yeah. Ganun siya. Sin, oh. Which is, uh, uh, I think it also attributes to why you're good in whatever you do. Kasi parang nakafocus ka talaga. Um, meron ka bang parang specific na player or team na nakita, na panood na nakita mo siyang, ito yung, ito yung mga ginagawa niyo. Ay, hindi ko na pala kaya magpro Kasi parang ito pala yung standard. <laughs> so, was there any team or player na you would treat na parang naging standard mo na parang, pag hindi ko kaya itong ginagawa na to, I guess hindi ko talaga kaya magpro pro <laughs> uh, ah, I think mas na-realize ko siya nung ano, nung kasi nung before ako mag-blacklist, uh, yeah. ano pa eh, sumasali pa akong tournament eh. uh nakapag-champion pa kami ML, mga amateur tournament. Okay. Tapos, may mga, dahil nga may YouTube channel na ako noon, so may mga kumukuha sa aking uh, mag-coach. Yeah. So, meron doon 1v1 coach, meron doon uh, mag-jowa, kino-coach, merong uh-huh. five, five players na kino-coach. So, ang, ang kinaganda sa akin, na-experience ko yung uh, solo player, na-experience ko yung five man na yeah. low rank, five yeah. man na high rank. Tapos, uh, nung pinatawag ako ni Blacklist na nila Coach Bo na mm-hmm. ano, pumunta doon, yung first day ko doon, first day ko sa ano, Blacklist, nung napunod ko yung lima, Ah. Sabi ko, ayoko na mag-ML. <laughs> ayoko na sa promise. Sabi ko, as in, doon ko na-realize na wala na talaga. Wala na pag-asa. As in, sabi ko, ano na, bigay ko na sa kanila. Bigay <laughs> ah. kaya nyo na yan. Kumbaga, ah. as in, ngayon, na-realize ko, after ilang months, nagkakauntuhan kami ni Boss Rada. Sabi yeah. sa akin ni Boss Rada, alam mo ba MTV nung first day mo, nagseryoso yung mga yun. <laughs> Nagpakitang gilas sa'yo. Sabi, ah, sa, sabi ko, pala. sabi ko, sabi ko kasi nung time na pinanood ko sila, ayoko na mag-ML eh. <laughs> Gusto ko na lang manood eh. Oh, so, Gusto ko na lang magturo. yeah. <laughs> Pero I think yung lima talaga, yung nung na, nakita ko yung prime nung ano, nung main five. As in, yeah lalo na M3 that time. So, mm-hmm. before M3 yun eh. So, sabi ko, ayoko na. uh, <laughs> ako nung ano, nung nakalaro ko si Bluffsy, nung, nung season 1 kasi, parang may uh, in-underestimate ko yung ML. Lahat naman kami. So, parang nung nagkakasta ko nung nung uh, nung ML ng no, mga time na yun. Hindi naglaro ko, sabi ko lakas ko ah. parang kasi syempre galing Dota tapos sa play mo. Pero madaming mga hindi applicable na Dota things eh sa yeah. ML. So, Sobra. hindi, uh, syempre, busy rin ako na nagkakasoon. Uh, ah, medyo matagal ako nag-mythic. Pero nung nakalaro ko si Bluffsy, kasi parang natropa siya ni Butters eh. Tapos nakita ko paano siya maglaro. Tapos parang second team nga siya. Tapos parang uh, hindi, medyo strong. Ay, hindi, second place pala sila nun, technically. So anyways, nakita ko paano maglaro pala yung mga pro ng ML. Sabi, uh, ah, doon ko na-realize, may malayo na pala level nila. <laughs> yun, yung mga time na yun. So parang, sige, okay na. O, caster na lang ako. <laughs> yun. Uh, totoo ba ang nakwento sa akin ni Boss Rada sa isang podcast? Panorin nyo. Episode 6 ata si Rada or 7. Layon. Uh, ah, layon na, di ba? 99 na inaabot ko. Diba? Tagal na. Si Boss Rada, ang sabi niya ay, kinuha ka daw kasi ang mindset ng blacklist ng mga time and, and by the way, this is a very dominant blacklist nung M3 era. Uh, this is season 8. Season 8. Season Off of their back-to-back championship tapos kung ano-ano pang mga dominance talaga ng uh, blacklist international. Nung mga time na yon, ang mindset daw nila, bakit kanila kinuha, was because gusto nila na sa sobrang dami nila, inisip nila, paano ba kami tatalunin? So, kailangan natin ng isang tao na mag-iisip kung paano tayo tatalunin para tatalunin na natin agad yung mga tatalo sa atin. <laughs> Parang ganon. So, preventive. Uh, kasi, if you think about it, meron ka ng Bonchan, meron ka ng Dexstar, meron ka ng Eson, V, Eson may pa, Eson ka na, kompleto na kayo, may Rada ka na. Anong sense na kumuha ka pa ng pang, pang, ng isa pa, ng isa pang coach? Let alone a content creator. <laughs> di ba? So, parang what at, the middle of M3 by the way. Ah, hindi siya middle of M3. Ginawa nila ako ano before playoffs ng season 8. So, yan di ko alam. Yeah. <laughs> So, bali, <laughs> bali ang <laughs> nangyari kasi noon, uh, ah, yung season 8, uh, ah, bali, nag, nag-start ako manood ng MPL season 6. Yun yung time nila V na nasa Onic. At sinabi ko nga na sobrang ibang player si V. As in, that time, ano pa siya, mage pa siya. Yeah. And nakita ko yung ano, yung playstyle niya na sabi ko sa lahat talaga iba yung laro ni V. Kasi nakilala ko rin si V sa league. Kasi yung isang ah, talaga, isang na. tropa ko is nakakalaban niya sa ano, sa league tournament. I so see. Uh, eh, top, top player din si V kasi sa ano sa league. So, Matunog ba siya nun? Kasi hindi, sa league. Hindi, eh. hindi ko talaga sure kung gaano siya katunog. Pero ah. sa league kasi top 200 lang ang top player kapag nalagpasan mo yung isa, matatanggal yung isa. Parang gano'n. Yeah, so, yeah. top 200 lang talaga. Kasama si V sa top 200 na yun. So, medyo maingi talaga siya. Big Tapos, deal yan, big deal yan. Ang sabi sa akin nung, ano, nung tropa is, ano talaga, yung team nila is isa sa pinakamalakas. I see. So, sa league. So, ngayon, nung pinanood ko sa ML, di ko pa siya alam na ano, na league galing siya sa league. Nakita ko lang siya na ano, magaling pala to si ano, si Omay V, sabi kong ganun. Tapos sabi sa akin ng tropa oh, kalaban namin sa league yan. So, ah. doon niya lang ah. nakwento. So, doon ko na pagdugtong-dugtong na yung mga pro is nanggaling din either sa league or sa ano, sa Dota. Yeah. Then, <clears throat> yun nga, um, before, before sa, sa gumawa ko ng channel, I think season 7 na yun or after, ah, hindi, season 6 may channel na ako. So, pagdating na season 7, nag-analyze na ako ng game. Uh, As in... Kasi tapos ka na dun sa mga basics. Oo. <laughs> ano na, kailangan ko na ng ibang content, content idea. Yeah. So, tumunta na ako dun sa pag-analyze ng games ng uh, pro. And usually, ang nagiging content ko is either Blacklist, Onic, um, isa pa eh. I think tatlong team yun na... Babren. Ora ata, Ora pa. Ay, hindi. Wala. Ah. Oh, Bren Yeah, Bren nga. Sila Carl pa that ah. time. So, yung mga content ko is doon lang umiikot sa mga top teams kasi sila yung sikat, sila yung yeah. maraming views. So, doon ako nag, uh, ano. Ngayon, pagdating ng season 8, ina-analyze ko yung game ng ano, ng Onic and ano, Blacklist. Ben, biglang uh, message ako ni Coach Bon. Ah. Pwede ka bang makausap? <laughs> so, baliktad. Ay, sorry. Hindi baliktad. Ang, it, it was blacklist to you, not you to blacklist. No, okay. yeah. So, ang nangyari, pagka-chat pa lang ni Coach Bon sa akin, sabi, sabi ko na agad, naku po, yari tayo. Ah. Masyado nating nire-reveal yung ginagawa ng blacklist. <laughs> ah, so baka, baka pigilan tayo mag-post. So, sabi, so, nireplyan ko, sabi ko, bakit ganito? Pwede daw makausap, kinontang ako din. Nakatakot naman yung <laughs> intro na yun, pwede ka ba makausap? yun nga, kaya ka, anxiety. yun nga, kaya mapapaisip ka eh, ano, bakit kaya? But out of nowhere, tapos dinobocheck ko, pa si Coach Bon ba talaga to? <laughs> so, pag, pag contact niya sa akin, tin, tinawagan ako. Then sabi niya, ano, uh, pwede ka bang, ano, pwede ka bang maging, uh, ano bang ta- term nila? Hindi pa analyst that time eh. Ano pa? Strategist. Yan, pwede ka bang kuning as strategist? <laughs> Yun yung sabi. Kayo so, talagang blacklist. Lupit nyo talaga sa mga pananalita nyo. Ah. <laughs> Tapos, eh, ang pinaka masaklap nun, sabi sa akin, sige tatawagan ka ng boss namin after ng playoffs. Oh Yan yung sabi sa akin. Ah. So, syempre ako, uy, blacklist yun. Ano? Uh, ah, tao dito, nakaka-excite ka. Masapin ah. nila ako. Kukunin nila ako. Ganto, ganto. Tapos, after ng finals, di ba? Finals, nanalo blacklist. Yeah two weeks na hindi pa ako kinukontak. <laughs> two weeks na hindi pa nila Sinira, ako kinukontak. Pina, marami yung stress binigay kay <laughs> FTV. so, so sabi ko, nako wala, kinalimutan na, hindi na ata ah, kailangan, nag-champion na eh. Champion Kumbaga, bakit ba sila hanap? Eh, champion sila. Mga ganun na yung mga iniisip ko. Then, one time nagulat ako, kinontak ako na ni ano ni Coach Bonlet na ay nakalimutan na namin ano uh, <laughs> nakalimutan ka daw kontakin ng boss namin. Yun nga si Boss Rada. si Boss Rada pala. <laughs> Oo, oh, so, so kasi nga ano sila two, nag two week break pala sila after nung ano. I see, uh, so after nung season 8. So dapat yeah. one week break lang ata. So uh, two week break. Oh, Then si champion. Pagkuha sa akin ano, ni Blacklist, unang araw ko, pinapagalitan yung mga player. <laughs> Tapos gusto ko lumabas ng kwarto. Sabi ni Boss Rada, diyan ka lang. <laughs> so, yun. Pag, pagdating ko sa, ano, sa blacklist ng season 8, ah... Uh, hindi sinabi sa akin na gano'n, na ano na ako yung parang hahanap ng butas. Ang sinabi lang ah. sa akin ah. is anything na makita mo, ma- maisip mo or kahit anumang bagay na pwedeng makatulong, sabihin mo. I see. Yun lang. As in, yun lang yung sinabi sa akin. So, more on heroes, mag magsasabi ka ng heroes, rotations, or kung ano man. As in, lahat, so sa lahat ng ginagawa namin sa amateur, binato ko agad sa kanila. Okay, I see. So, yun, yun yung umpisa. Uh, since matagal naman to, baka meron kang sample na kwento dyan, ano, uh, Coach MDB. Kasi I was wondering eh, ang ang success ng Blacklist ay astronomical ng mga times yun. They were definitely the, the most dominant. Ha, ano ang ano pa ang nasa lens ng isang by that time content creator slash amateur coach na masasabi mong hindi pa alam ng isang team na nasa taas na. So I was just wondering what meron ka bang parang specific na parang inayos sa blacklist ng mga time na yun na pwede mong ma-share kasi yun tagal yeah, na eh. matagal naman na pero nagagamit pa rin siguro hanggang ngayon pero sa akin siguro ano Mm. Yung time nung M3 na matapos silang matalo sa BTK or matalo matapos kami matalo sa BTK. Yeah. Sa totoo lang yung setup kasi namin noon, kami ni Boss Rada nandito sa Pinas, yeah. naka-Discord lang kami. Yeah. Tapos lahat sila nasa Singapore. Uh-huh. So, ang nangyayari, preparation namin, magkaka- nasa Discord kami. So habang kung ano man yung pinag-uusapan sa preparation, kasama kami ni Boss Rada sa pag-uusap. Then, during backstage, naka-discord ulit kami. So, kung ano man yung pinag-usapan doon, I think naklip din yun eh. Yung sinabi ko doon na, what if magpapel sa papel tayo? I think doon din naklip yung ano eh, yung boses ko na ano eh, na nasa Discord. Then, ang nangyari, nung pagkatapos matalo nung BTK, I think hindi naman totally ano, totally naka hindi siya ano, eh, hindi siya yung lens na parang kung di ako dumating doon ano eh. I think ah. ang pinaka effect lang noon siguro ano, naparealize ko sa kanila kung anong kulang. Kumbaga, ginagawa nyo na to eh. Ginagawa nyo, as in, ah. lagi nyo tong ginagawa. Kumbaga that time, bago ko sinabi yun, diba galing kami sa talo sa BTK. Yeah. Then, um, ang sabi ko sa kanila, magalit na kayo. Kung magagalit, wag nyo na akong kunin kung ayaw nyo. Pero gusto ko lang sabihin to. Kasi nandito na tayo sa M3. Kumbaga, international na yun. Sasayangin ah. pa ba natin? So sinabi ko lang sa kanila yung mga bagay na parang mag-open sa kanila na ito yung form nyo. Uh, Kumbaga parang, kung ano man yung sinabi ko na yun, ayoko kasing i-reveal kasi hanggang ngayon ginagamit pa yun. Okay. So, ang, ang sinabi ko lang nun, parang, uh, ito yung form nyo nung nagcha-champion kayo. Ibalik nyo lang. Okay. Parang ganun. Is this in-game or outside? Uh, in-game. Okay, okay. More on in-game siya. Wala, wala naman akong alam sa outside game nila. Kasi hindi, <laughs> hindi ko pa sila ka-close that ah, time. Ah. As in, more on ano lang talaga ako noon. Nung nag-start ako nung, ano, nung blacklist, nung nasa Pinas sila, nasa bootcamp ako. Pero nung nag-Singapore sila, Discord na lang ako lagi Okay, okay. Uh, kasi uh, pandemic naman tayo, so mahirap magpalipad din ng... Yeah. Hindi, bali ano talaga. Sa totoo lang, dapat kasama talaga ako sa Singapore. Ah. Uh, I think, before mag-start yung MPL Season 8, content creator pa lang ako. Inoferan ako ni Munton na mag-Singapore for M3. Mm-hmm. Inoferan ako na yeah. so, content, as, as content creator. Yeah. Tinanggihan ko kasi wala akong passport. Tapos, baka hindi ako makagawa ng content, walang internet, ganito, ganito. dami kong pinoproblema kasi wala naman ako laptop, naka-desktop ako noon eh. So, ang dami kong pinoproblema na pag lumabas ako ng bansa for one month, yeah. paano ko gagawang content? Parang ganon. So, uh, <clears throat> hindi ako suma- tinanggihan ko yung kay Munton. Tapos nalaman ko na nung nag-blacklist ako, Lilipad pala. Lilipad pala. So sabi ko, kung, kung, Sa, yan. kung, kung tinanggap ko, di sana magkakasama kami doon. <laughs> okay. <laughs> Hindi, champion naman ako. <laughs> But um, that's so, what was their reaction nun tamin? And I'm asking this kasi, how can someone na bago sa organization? And I'm in this um, context ulit na parang they're also at the top of their game. May ego pa rin yan. Kahit sabihin nating humble sila sa team, may, meron pa rin yung yeah. ego and competitiveness they would most likely listen to someone with authority and credibility. So my question is, paano mo sila napasunod at paano mo nasabi yun? Hindi, yun, yun, yun lang talaga. As ang, ang sinabi ko lang sa nila, bago ko sinabi yung mga dapat ko sabihin is parang kung gusto nyo magalit or kung ayaw nyo uh, na akong ah. kunin, wala na akong pake. Kumbaga, sasabihin ko lang kung ano yung gusto ko. Kumbaga, sabihin ko lang yung nakikita ko. Parang yeah. ganon. Then, nalam wala, wala silang sinagot doon sa totoo lang nung time na sinabi ko yon wala reaction wala walang reaction walang wala akong narinig na kahit ano kasi during preparation yun eh so wala akong narinig na kahit ano I think natanggap ko lang na nakatulong ako nung sinautot ako ni V as in uh, nung, nung before mag finals nagkaroon ng interview ay yeah, yeah, yeah before I finals yun eh. that, eh. yeah. so nung sinautout niya ako ang sabi agad sa akin ni boss boss Rada sa Discord kasi kami dalawa lang noon eh ano ka na, kasali ka na next season. <laughs> Yun lang sabi. Kumbaga, nung time kasi ng season 8 to M3, so cool. two months trial lang talaga ako. Yeah. As in, MPLI, then M M3 lang. Kung ano man yung mangyari sa two months na yun, kung wala akong maibigay sa kanila, wala ako ng next season. Kasi yun lang naman, trial period lang naman. Yeah. Kumbaga, check lang nila kung uh, kailangan ba nila. Parang yeah. ganun. So, yun. Pagkatapos nung M3, kinuha nila. I see. And would you say that, I mean, it's been years, uh, meron ba nung na-reveal sa'yo afterwards sa parang, uh, yun nga, thank you MTV, pinarealize mo sa amin ito. Ah, wala, wala. Wala, wala. wala hindi na talaga yun. Uh, ah, But, ano lang yun, ah, side ko lang yun. Ah. Hindi ko yeah. talaga alam yung side nila. Of course, in, of course. But would you say that after M3, uh, nung na-integrate ka na nga dito sa blacklist, they really listen to you afterwards na parang na, did you act as a coach na afterwards? Sa, uh, hindi talaga eh. As in, ah. I think, ano, ano talaga, as in, ako kasi ano, ang lugar ko noon is, uh, ako yung bottom sa lahat. Kumbaga, ang tingin ko noon is, okay. coaching staff, players, ako. Ganun ah. siya. Kumbaga, hindi ko tinitingnan yung sarili ko na ahead sa kanila. Pero, isa lang ang sinasabi ko, pag may naisip ako, kahit boss pa kita, yeah. sasabihin ko. Kumbaga, gan- ganun siya. Kasi wala akong, ano, wala akong uh, paki kahit anong position mo, pag may inaisip ako, sasabihin ko. Kung tatanggapin mo, walang, walang ah. problema. Kung di, disregard mo, wala rin problema. Basta nasabi ko. Ang, okay. ang pinaka nagustuhan ko sa blacklist is from head hanggang sa pinakababa, marunong makinig. I see. Which is uh, important sa success nung blacklist yeah. as a whole. Kasi hindi naman sa championship lang na measure ang success ng blacklist ng time yun. Yeah. Na pa outside of it, uh, kung gaano kayo ka minahal ng mga tao. Um, despite na ganun, eh, dami pa kayong mga championship. I guess siguro, ang maaalala ng mga tao, yung mga zero for the Blacklist, di ba? Kasi yun dumami. Pero kasi, ano eh, um, I always th- thought about it na kapag, if you remain top 2 or top top 1 and top 2 for 2 years ba? Ganun na alas. It speaks to how good the organization is, yung mga tao sa organization na yun, and uh, paano kayo binuo which is uh, amazing. I wonder kung ano yung nagbago sa lifestyle or sa routine mo nung napunta na sa blacklist. Kasi when you were a uh, content creator, di ba, para may business ka na noon and everything, yeah. and then you're focusing on content creation, obviously, you probably play 10 games a day, tapos kung nag edit ka and everything. Nung time na nag, nasa blacklist organization ka na mismo, So, bali, ang, nung ano kasi, nung uh, during season, ah, si- MPLI to season 9, mm-hmm. before mag-start yung season 9, ang, ano, nag-SEA Games qualifiers pa pala. Oo, so, sa- nung parang bandang January no yung SEA Games qualifier yung unang yung first time kong mag mag ah, I think mag-draft para sa team. Sang, sang part Sa, sa Cebol Qual? Kasi di ba two qualifiers teams kayo? lang. Two teams kami, 'di ba? Ah. So sila Coach Bon is nasa ano, nasa MPL team. MPL team. Ako yung nasa Cebol team noon So Uh, I think yun yung first time ko talagang mag-draft. Ngayon, yung usapan namin ni nila Boss Rada before ako kunin, uh, two sets lang ako per day. Bali, 2 p.m. and 5 p.m. So, matatapos ako ng 8. So, pagtapos nun, bala na ako kung anong gusto kong gawin. Eh, so, and this is because ano ka? Content, content creator. creator. So, meron akong time na after ng screams, gagawa, magla, magla-live ako, then mag-edit ako, then hmm. makapag-post ako. So, yun yung, yun yung initial plan. Uh-huh. Pero pagdating ng season 9 kasi, pinagpahinga yung V-Wise, 'di ba? Nag uh, hindi sila pinaglaro ng season 9. Then uh, bago yung uh, jungler si I think si Kevier Kevier pa that time. So doon ko na first first season ko pa sa MPL, hindi ko kasi nga nag-start ako is MPLI tournament siya, as in tournament na. Usually sa mga amateur, tournament lang agad. Uh, Playoffs na agad, wala nang walang uh, ah, one wala week, siyang one week lang, oh, eh. kumbaga hindi siya ganoon katagal. So first time ko siya, first season ko, hindi ko alam anong ginagawa every week. Hindi ko alam anong mga strats nila every week na nag-iiba-iba. Mm-hmm. So ang daming ang daming ko na-realize nung season 9 na hindi siya ano, hindi siya katulad ng isang tournament lang na mabilisan lang. Yeah. Iba talaga yung MPL. So, nung yung two, dahil nag-struggle kami, nag-struggle kami nung ano, nung season 9. Sabi ko kay boss, sige na, magti-3 sets na ako. Kailangan ko nang malaman yung kailangan namin i-improve. Yeah. Kumbaga, hindi ko hindi ko na muna ano yun yung ano ko, yung contents ko. Focus muna tayo season 9 tsaka SEA Games. Dalawa kasi yun eh. Dalawang team kasi siya na sub, yeah. nag-i-scream. So, sinacrifice ko ulit yung ano, yung paggawa ng content. So, imbis na two sets, naging three sets ulit. Yeah. Bali, ang hati nun is, uh, I think, two sets ako sa C-ball, one set ako sa MPL. Parang ganun siya. So, so ganun yung naging setup. Kaya medyo nabaliwala talaga yung ano. Yung, yung yeah, yung YouTube uh, channel ko. So ano na talaga nito? Uh, full-time coach na or analyst. Yeah, para, yeah strategist. Strategist. Time. sige, sige. <laughs> Doon tayo maglalaro sa ano na. But um, okay, so so that's cool. So were you part of the Nash na Cebol Sea Games team. Yes. Kasama, Lumipad ka ba nun? Yeah. Nandoon ah. kami ni Dex. Uh, ako, si Dex si Coach Bon. Uh, si Dex, ano siya, part siya ng players. Tapos ako naman, yeah, part six siya. Man six siya man siya doon. Yeah, six man si Dex doon. Eh. Tapos, um, ako, si Coach Bon kasi yung head coach. Tapos isa lang kasi yung coach ng Cebol. So ako is pinadala doon as ano rin, parang uh, assistant coach na pero hindi hindi talaga sa ML. I think ibang game title siya na MOBA rin or basta oh, part lang siya ng Cebol na parang para lang mapadala ko, parang ganun siya. Ah, uh, uh, part ka nung Cebol coaching staff. Yeah, Ayan. oh, parang ganun. Kasi parang naalala ko na, ano ka pa eh, nandun ka sa, di ba may parang party at the end of that year. Yeah. Nag-host ako noon eh. Mm-hmm. Tapos, ah, kaya ka pa pinagtatawan, pinagtatawanan ka nila nun eh. Kasi yeah, parang pinatak Ako lang yung wala, hindi, ako kasi yung walang medal sa lahat. Lahat kasi sila meron. Oh, okay. Si Coach Bon, ay kami ni Coach Bon talaga wala. Pero I think may binigay kay Coach Bon na parang something na ano. Ngayon, nanghingi din kasi ako. Uh, <laughs> Sabi ko, pengi naman ng souvenir kahit pa paano, uh, parang ganun. So, uh, wala kasi akong ano, nakuha noon. So, oh. wala akong nakuha souvenir that time. Naalala so, ko, pinakit kasi, tinawag, kasi ako tumatag ng mga pangalan. So, pinakit ka. Tapos, for some reason, pinagtatawanan kanila ano. Eh, pinagtitripan ka ata or something. Pero may special na ano ko nun eh, spot ka sa ah, station. Yeah, ano eh. yun? Uh, I think, ano yun, pinag-speech kasi. Ah, okay. Sa, ano, okay, <laughs> oh, sa stage. Yun pala, oo. Oh. oo, yun nga. so, sabi ko, wala, wala naman, di naman ako dapat part eh. Parang uh, ganun siya. Ah, ah, so, yun, yun, lang siya. Pero kasama ako, nakasama ako ng SEA Games. Pero unofficial talaga. Okay, okay, okay. I pero, think lahat ng... Lahat I mean, ng siguro unofficial ka sa sa SEA Games itself, pero sa Cebol, official ka sa Cebol. Yeah. Yun. Kasi naalala ko part ka nga nung buong delegation ng Cebol yeah. na yun, eh, dun sa party na yun. Um, so, sa ngayon, so far, sa first six, seven months na part ka ng pro, ng debut sa pro ni, M- ni MTB. Second, uh, second place sa MPLI. Champion sa M3. SEA Games gold medalist. Panis. <laughs> First six months mo pala yun, no? <laughs> Ah, yeah, parang ganun. Diba? Yeah. Kasi November, Oo. Ah, ah. December ata ang... November MPLI. November MPLI. December yung M3. December M3. Tapos SEA Ap- Games May. April or May, yeah. Oh, di ba? Ganun. <laughs> In a stretch of seven months, ganun. Ang inabot ni MTB. Ah, ano si MTB, di ko maalala kung umakit ka sa stage ng season 9. Ah, season Ng Ng 9. MPL. Yeah, umakit ako na stage. Ah, kasi si Dex Yun yung- no? Ah, uh, six months. Oh yeah, <laughs> si Dex yung nalaro oh. data. Kasi one year nang hindi nag-ML si Dex. Tapos bigla siya pinalaro ng season 9. <laughs> Oh. so, I I think Eson dapat 'yon. Eson yung naglaro din. So pareho sila ni Dex sila, oh. nagpapalitan. So, yun. Oo. Kaya ano, kaya naiba talaga yung ano. Tapos ikaw yung kasama ni Bonch sa stage. Sa stage, yeah. I see. And I think yung season 9 yung unang season na dalawa na yung pinapaakyat. Yeah. Before kasi isa lang isa talaga lang. yung okay, Okay. Well, to be fair, <clears throat> season 9 yung on yung onsite ulit eh after long oh. time. Oh. Di ba? Para parang umabot, wala. Di ako umabot ng 8 eh. <laughs> Kaya nga sabi ko, first time ko talaga yung season 9. As in, uh, wala akong idea ano ba yung dapat namin gawin sa practice, ano yung dapat yeah. gawin sa stage. Ako mismo walang idea. Yeah. So, okay. as in, pin, pinag-aaralan ko pa that time. What a career, MDB. So, sabi natin 7 months yun yung stretch mo. Season 10, second play. first, champion. Champion ulit. And then, a few months after that, kasi January ang M4? M4, ganun. yeah. Second place ulit sa World Place. World, world Stage. World uh, bali, nag-ano muna kami. Nag-IESF. IESF. Ay, yeah. Second place ulit. Yeah. <laughs> second, doon nagsimula eh. Lalo naman nagsimula yung... Yeah, ano doon nagsimula yung second place. I mean, sa, sa perspective nyo, siguro, na, na nakaka hiya yun or anything. In my, in my world, that's still second place. Napaka-dominant nyo pa rin. Honestly, what the hell? In a spa, okay, so, stretch out 12 plus 3. 15 months ng debut mo sa pro, ang taas, dami mo ng success MTB. First of all, my first question here is, lalo na dun sa first 7-month stretch, paano mo na, how did it not get into your head? Paano ka hindi yumabang? sa akin kasi ano, hanggang ngayon ah, sa totoo lang, hanggang ngayon, ah, wala pa akong kinlaim na akin. Kumbaga, lahat ng title na yon, ah, kumbaga ano lang eh, tinuturuan ko yung sarili kong extra lang dun. Kumbaga, wala pa mm. talagang title na masasabi kong ano, na ito yung binuo ko, ito yung, kumbaga, nasama ako sa season season 8 ng Blacklist na champion na sila. Kumbaga, expected na ng tao yun na magcha-champion mm. sila kumbaga, yes, nadagdag kahit pa paano. Sabihin natin, kahit, kahit nga may natulong ako, inisip ko pa rin wala eh. Kasi nga, kahit naman ata wala ako doon, kasi naman pumalit sa pwesto ko, I think, magsi-champion pa rin sila. Parang ganon. So, season uh, M, M3, tapos Sibol. Sibol, syempre, kung may pumalit man sa akin na coach pa din naman na mag, mag-draft para doon sa kabila is uh, pwedeng marating pa rin nila yon Then, kasi same same pa rin naman eh kung ano yung ginagawa nila ng season 8 nung M nung M3. Yun pa rin naman ang ginawa ng SEA Games eh. Napalitan lang yung player pero same pa rin talaga siya. Then season 10, yun yung first time na nakita ko yung structure ni Blacklist. Yun yung first time na na-realize ko na ito yung totoong Blacklist. VYs were back dito. VYs were back. Then yung MV3 is uh, as in nasa ano na sila, nasa true form nila compared nung season 9. Nung season 9 kasi para talagang ano eh. Pa, ang, ang lagi nila sinasabi, parang yung tatlong to nakawala sa ano, sa kulungan. Parang parang nawala ng magulang yung yung tatlo na bigla na lang nagwala. Parang uh-huh. Ah. ganoon. So kung ano anong ginawa, parang ganoon daw. So uh-huh. parang nung nung bumalik yung V-Wise, iba pa rin talaga. As in, masasabi kong iba ang blacklist ng main five sa kapag kulang talaga sila. And ah, okay, so so which part of it made you realize that? Was it dun sa pagdisiplina sa tatlo? Ah, uh, hindi hindi siya totally ano eh. Hindi siya totally sa ano, sa in-game lang. Hindi lang siya totally outside game lang. I think iba kasi yung nabuo nung lima. As in hmm. nung time na 'yon, doon mo masasabi na hindi star player tong limang to. Team to. Masasabi mong itong lima is isang buo. Parang ganun sila. Pag may nahihiwalay, mag-iiba talaga in in music and in band, they, I'm not sure, may, may likap sa... Mga, uh, sakto lang. Sakto lang. They, they have this term called dikit, which is, pag, uh, ko, pag nag-jump kayo or anything, alam mo yung hindi, mukha kayo, tunog kayo na magkasabay. Siguro kaya niyo na magsabay-sabay kayo, pero hindi kayo parang dikit where pag pumalo itong drummer, parang kasabay, hindi lang sa about sa pagiging sabay eh. More like talaga, alam mo musically, ang sarap pakinggan. Ta talagang nagja-jive and everything. Nagsisync na sila. So, would you say na parang ganun yung ano, uh, effect nung pagbalik ng V-Wise nung season 10 and 9? Kasi, let's say meron kang nung core na tatlo pa rin yun eh yeah. out, out of the winners. So for sure may ma-implement pa rin sila na matindi. And I'm sure na yung dalawang sumabay sa nila, kayang sumabay sa gusto nilang gawin, Scream ba yan or MPL. Pero merong factor lang talaga na kapag itong dalawa yung pumasok, nagbabago yung pagiging dikit nga nila. Yeah, kasi, ano. kasi ang best example ko niyan is ano eh, nakita ko mag-scream yung MV3 plus uh, Dex Eson and Kevir. Nakita ko yung scream, nakita ko sila sa stage. Nakita ko yung V-Wise kasama si Owl and si Owl Aeon, Owl Dom mm. sa Sibol. Nakita ko sila sa scream, nakita ko sila sa stage. Pero iba nung main five yung naglaro. Nung season 10. Uh, ah. and the thing is, uh, the Cebol team ng eh, ng blacklist kaya din ata mag-champion ng MPL noon eh. <laughs> may potential. Uh, oh, potential. May potential. May potential uh, pero that time kasi, ang kalaban talaga namin is ibang region. Yeah, yeah, yeah. Then that time, uso pa sa ibang region yung kumukuha ng limang star players sa iba't sure. ibang team. Yeah. So chemistry-wise, iba yung chemistry. Yeah. Unlike doon sa binuo na team, mukha, mukha lang mukha lang new team yung ano, yung uh, V-wise Haji plus all ano, all Dom plus Aeon. Pero hmm. sa totoo lang ilang months nag-practice yun. <laughs> Hindi lang kita, pero ilang months na sumabay sa MPL yung yeah, mga yun. Yeah, yeah. Okay. So pahinga sila sa MPL pero sa scrims hindi sila. Yeah, hindi sila nagpapahinga. So yeah. ano din talaga, masasabi mong batak din talaga yung mga yun. Okay. Scary to scary to think, scary to think nakakaharapin mo yung ganong kadominant na team yeah. mga time na yun. I wonder ko ano yung mga nasab, mga na-observe mong iba. Like is there an example that you can give na parang kahit parang why did you say na iba yung pagkaka-jelly or pagkakadikit ng ano? uh, I think siguro ano na lang sa tiwala na lang. Na, yun yung pinaka pinaka I think pinakamalaking factor. As in uh, yung tipong yung tipong pag may sinabi yung isang kakampi mo, hindi ka na mag-isip. Gagawin mo na lang. Oh God. Parang ganun siya. Oo. So ganun ganun kalaki yung uh, number one is yung tiwala. Pero hindi lang siya doon umiikot. Kumbaga lahat ng factor na kailangan mong tignan is sobrang connected. Ganun na siya. Ganun na ka, kabuo yung uh, chemistry, yung connection nila. Parang ganun. Wow. And because of that, uh, they eventually, you guys eventually, uh, won season, season 10. 10. Uh, my <laughs> friend Valentina, ayan. Um, What do you think happened dun sa, ano muna? I think. ISF? ISF. Yeah. Uh, I ISF... So many factors. Ah, wait, bigla, bigla lang nag-overload ng memory sa utak. Alam ko, naalala ko ano kayo noon, uh, nag-adjust sa phone, may mga ganun. Of course, na-magnify kasi ng mga tao yun. Nakala ng mga tao nagdadahilan yung ano eh. Yeah. I think, <laughs> uh, para sa akin, sa totoo lang, I think yung ISF is yung worst experience ko. Uh, as in, ano siya, kumbaga, parang, parang kaming, para kaming pinadala sa, sa gera na humanap kami ng sarili namin barel, humanap kami uh. sarili. As in, ganun ka-worse siya na parang hindi kami ready. Okay. As in, pinapunta kami doon nang hindi kami handa. Parang uh. ganun. Ready kaming lumaban, oo. Uh. Mindset namin, lalaban kami. Pero, hindi sapat yung kung anumang tulong yung meron sa amin. Parang ganun. Okay. Kasi nga, siguro, siguro sanay kami na si Blacklist kasi iba eh. Iba mag-manage. Okay, okay. Kasi okay. masasabi mong Lalaro uh, ah, na lang. Lalaro ko na lang. <laughs> Yun ah. siya. Kumbaga, kumbaga hindi kami sanay that time na pag pagdating namin doon, ganito pala. Oo. Ah, kumbaga, ano kasi siya, eh, Federation, yung IESF mismo, hindi, hindi pa sila sanay. Hindi pa talaga. Kasi yeah. especially, ano yun eh, nagpapasahan yun ng ano ng host. Yeah, mga ganun. So usually talaga hindi magagulo kahit uh, di ba kasama ko noon yeah. as ano, kagulo din yung, yung mismong ISF e itself, hindi, hindi sila ready. ready. Yeah, uh, eh, yeah na, naintindihan ko naman siya no nung after uh, na ng ano tournament. Pero yun nga, siguro hindi lang hindi lang talaga kami ano, hindi uh, lang talaga kami naging kumbaga hindi na kami naging ready sa na may ganun pala. Eh, Sanay kami na pag may tournament, ready lahat, parang yeah. ganun. So, yun. Pero pero hindi siya ano, hindi siya yung reason kung ba't ano, kung bakit <laughs> nananataka. Kumbaga, struggling, yes. Uh, siguro hindi rin pumanig sa amin kasi nga plus one yung ano, Plus one plus yung, one advantage plus one yung Indonesia that time. Oo. So, parang napaka-unfair din nun. Then, yun nga, ang, ang ganda rin ng run ng ano, ng... Ano si naman, in fairness naman. Si, yun yung uh, time nung, may usong sino nga yun? Yeah, si ano, si Psychots. Psychots. Oh. oh. In fairness naman, malakas naman talaga ah, sila noon. Evos yun eh. Oh. Dating oh. Evos. So. Ah, ano nga to. Kaya sil, um, may mga tournaments talaga na iba yung format eh. Parang yun yan, na, nakagulat lang din siguro sa ating perspective, ay parang, ba't naman ganun? Pero to be fair, matagal na nila yata practice yung mga eh, ganun. <laughs> ano yun? Uh, tawag dito, um, Federation. Um, yung ISF na yun kasi, uh, sobrang dami naming struggles. Pero nagperform pa rin naman yung ano, team. Oh, naman. Maganda lang din talaga yung ginawa ng Ibos. Oh. Eh. <laughs> Napagandaan din. Mm. Gra- grabe din. Kumbaga ready, ready, ready talaga sila. And uh, ano naman eh, nakita naman natin kung paano nagbago ang blacklist pagdating ng M4. Dominant din kayo. Oh. Yeah. Oh, sa taas. Bigla lang naalala. Kala, an sino bang mga reps nila nun? RRQ pala, no? Ng M4? Oh, R- walang EVOS. Uh, wala, hindi pala natin EVOS. nabawian walang yun. EVOS, yeah, walang EVOS. Nun. Hindi natin nabawian. Yeah. sa uh, ah. sayang. uh, <laughs> so, Onic and RRQ. Yeah. Onic oh, and RRQ. But uh, it, M4 was fun. Nandun nakikita ko nag-gym sila eh. So, nakasabay ko sa gym naman ng M4 noon. Tapos, sa uh, dominant, syempre, ang Blacklist at Echo. Ayan naman. Yeah. To be fair. Uh, you guys defeated Echo. But there was, there, may mga konting na-awaken ata din sa Echo noong mga time na yun. <laughs> oh. Yeah, I think yun yung ano, uh, yun yung uh, tawag dito, kailangan mo maging aware dito sa Pinas. As in, okay. kapag ang isang team paulit-ulit mo nang nakakalaban, expect mo mababasa ka nila. <laughs> Ganon ka lala hmm. dito sa Pinas. Best example ko, yun nga, season season 10 Blacklist. Tinalo namin yung, I think, Echo, Echo upper bracket finals. Yes. Tinalo namin sila finals. finals. Tapos, upper bracket ulit ng M4. Yes, tinalo. Tapos natalo kami ng ah, finals. Uh, finals. Uh, I think, kalaban ulit namin sila as, uh, as Blacklist Season 11. That's right, for MSC. At, uh, Heading into MSC. uh, so tinalo nila kami noon, di ba? Oh, tas, UWin na yun eh. Yeah, UWin na yun, Season 11. Tapos mm. pagdating ng Season 12, nabawian namin sila. Yes. Di ba? <laughs> Kami, yes. Kami nagrepresent. With ano, uh, Sensui. Yeah. Diba? So, kumaga, pag nakakalaban mo talaga paulit-ulit yung isang team. Mm. As in, tinalo kami nilang uh, ah, Eko noon, ano, uh, mula season 11 hanggang season 12 regular season tinatalo kami ng 8. Well, hindi kayo nakaisang series sa kanila. <laughs> hindi kami nakakaisa noon. oh. <laughs> Hanggang sa nung ano na, nung playoffs na. Ah, so you're saying nung season 11, regular season din, zero to rin kayo sa kanila. Oh, hanggang, hanggang final. Shesh! <laughs> Tapos, n- kayo naglaglag nung season 12, papunta kay M5. yeah. Grabe, no? So, as in, pag paulit-ulit mo talagang tinatalo yung isang oh team, oh meron God. talagang darating na time na mababasa ka na nila eh. Parang ganun siya. Sa hindi lang sa hindi lang sa ano, hindi lang sa Blacklist Echo. As in Falcons Echo din, team- no, di ba? Yeah, Falcons Echo kahit sa international eh, pag paulit-ulit. Yeah. Kaya ang hirap mag back to back talaga. As in meron meron talagang tatalo sa Ta- Ang daming mo na palang karibal, no? Same Onyx. thing dito sa ano, season season 15, 16. 16. Oh regular season, tinalo namin. 2-0. <laughs> Dalawang oh. beses. Tinalo upper pa namin bracket. upper. Tapos pagdating ng final. Oh my God. <laughs> Oh, wait. ang, ang hirap nga, di ba? <laughs> Uh, we'll talk about that in, in, a, yeah. in, a, in a while. I wonder, kasi nitong MSC, uh, natalo nyo ang... Wait, this Gosh. MSC or no, no, no, no, nung MSC, unang... unang MSC nyo with, with V-Wise. Uh, was it Flash? could, could have started yeah, with Flash. Team Flash. Uh, Burn X Flash. Burn X Flash yeah, pala ng mga time na yun. Tapos, kaya kayo nag... Ah, nag-finals. Finals. Yeah. Kasi single elims pa ng mga time na yun. Um, Onic wa... Uh, I think it was the strongest na run ng Onic uh, yeah. so far. Tinalo nila yung Echo that uh, time. 2-0 at 3-0 nga ata. Yeah, sa kabilang bracket. Oo. Tapos uh, Prime na Prime CW, Prime uh, Kyrie obviously. Yeah. At Sans Boy, obviously at May boots pa ng mga time na to. Uh, nung ma- ang maganda pa nung panahon na yon Assassin din ang meta. Uh, na meta. Tapos kayo, naka-UT. naka pa rin. yeah. Uh, at the same time though, masasabi ko naman na may na-invento rin kayo noon kasi kung tama pagkaalala ko, the slow push meta, the, kasi di ba nagde-develop na kayo ng Lord Dance whatsoever. Yeah. Slow push was invented around that time. At kayo din naman ng mga, mga nagpaumpisa noon. Tapos, uh, yun nga lang, Onik yung uh, nanalo. Al, uh, ah, MTB, nakausap ko sila, Vin, sa isang podcast. It's interesting kasi, ang per- sa perspective nila is, kayang-kaya nilang manalo nun. Meron lang daw silang maling ginawa or parang may, there's, there's something that happened, whatever. Did you feel that way as well? Parang di, tingin nyo ba uh, sa inyo yung MC na yun? Uh, yes, I think ano, kaya, kaya namin sumabay. Mm. Kasi I think 4-2 yung standing noon eh. yes, ano. correct. Wa, tsaka walang nag-expect sa amin kasi nga wala walang wal, hindi kumpleto yung main five noon, 'di ba? Kasi kumbaga season ano pa lang 11 pa lang wala nang nag-expect na mag-EMC kami. Kasi Uwe, kasi Uwe. Yeah, Uwe, Uwe uh, and si ano 'yun eh, si Super Red na naging si Owl. Mm. Kumbaga inangat namin si Owl from MDL. Yes. Walang so, Oheb. Yeah, walang Oheb, walang Haji. Uh-oh. That time. So, walang nag-expect sa ano nun, sa uh, blacklist talaga na mag-MSC. Yeah. Yet, nung nag-MSC kami, umabot pa kami ng ano, ng finals, finals again. Finals. finals ng season 11, finals ulit ng ano, na yes. MSC. So, that time, ano, I think, um, yeah, may, may mga may mga maliliit na detalye talagang ano, nag yeah. nag-cost nung ano, nung kumbaga sana naayos namin. Kumbaga yun yung mga regrets eh, na sana yeah. sana naayos namin before kaming ano, uh, ah, mag-MC. Yeah. And I think that time walang Bosrada. Season ah, na, wala na siya sa blacklist na. Pahinga ano? siya nun, pahinga. Oo. So, as in, yung season 11 na, yun pa, first time kong mag-head coach. Kasi so, nagpahinga si Coach Bon, pahinga si Eson. So, kami ni Dex ang, ano, ang okay. naiwan. So, dun, yun yung time na, ano, na I think, uh, masasabi kong, ano, uh, first time kong mag-head coach ng isang pro team. Yeah. Bakit ka bakit ikaw yung naging head coach ng mga time na yun? Would you remember? <laughs> um, bakit nga? I think ano siguro uh, kasi nung after ng after ng season 9 naman, season 10 ang naging ano talaga structure talaga namin is head coach si Coach Bon, naging ano na ako noon, assistant coach na yes. ako. So as a Dexter player. <laughs> yeah, player si Dex. <laughs> De, pero that time, I think apat na kaming ano eh, apat na kaming coaching staff. Okay. Ang six man na namin, ay, sa Eson pang ano, six yeah. man that time. So, ano, assistant coach na talaga ako. So, okay. nung ano pa lang. tas I think M4, ah, ano na, um, meron na kaming, ano ni Coach Bon, idea na pareho. Kumbaga, ah. kumbaga may meron na akong sarili kong idea, meron na siyang sariling idea. Ganun na siya. Okay, okay. Siya, usually naman ganun ang ano, ang isang coaching staff, hindi pwedeng iisa lang yung idea nyo. So, meron na siyang ganun na ano na parang nabubuo. Then nung ano nga, nung after nung M4, nagsabi siya na magpapahinga. Uh, ako agad yung ano, sinabi ni ano, ni Boss Strike noon na ano, na magko-coach for ano, for okay. season 11. Um, what kind of coach yung nakita mo nun sa'yo? May, kasi may mga coach na sabi natin strict. Like, May, there's the, Panda, yung biggest example ko dyan, strict at uh, uh, parang ano, hindi na, uh, forget the term. Pero basta parang his word is uh, gold, parang ganun. Or mm. is uh, whatever. Tapos may mga makukulit. Si, may mga parang mas chill na parang give me ideas. Sige, gagawin ka. Tapos parang meron naman naka sobrang in-game based. Meron naman life coach style ng yeah. head coaching. Um, for example, si Coach Tick, uh, nung kahit nung nag-champion sila, parang ganun din, parang life coaching style. Anong klaseng coach si MTB nung 11 heading ito MSC? Uh, I think uh, meron kasi kaming ano, meron meron si blacklist na structure na kailangan mo ng life coach, kailangan mo ng uh, head coach, uh, head coach sa drafting, coach sa execution, kumbaga nung time kasi na yon ang paniniwala ko nung ano, season 11 ah. Nung hindi, hindi na pa season 11, simula nag-start akong maging coach or mag-coach ng amateur hanggang naging ano ko, naging coach. Season 11 noon, ang mindset ko uh, ah, 70% execution, 30% draft. Ibig sabihin, huh. Hmm. naniniwala ako that time na kahit anong draft ang ibigay ko, basta alam i-execute ng players ko, mananalo. Yun yung mindset ko that time. As in, wala akong, hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin yung uh, draft. Mas pinagtutunan ko kung paano sila mag-execute. Ganun siya. So, ngayon, dahil nawala si Boss Rada, nagpaturo ako sa, kan- sa kanila. Sa, meron din kasing team si Boss Rada ng mga uh, managers. So, nagpaturo ako sa kanya, kami ni Dex, na paano mo ba ginagawa yung pagiging life coach? So, umabot pa kami sa time nun, ng season 11 na kinakausap namin isa-isa yung players para maayos yung uh, outside game nila. Yeah. Kumbaga, so, more on, hindi naman totally maayos, pero at least para maintindihan namin. Mm. Pero after season 11, ang sabi ko, hindi hindi talaga pwedeng iisa yung life coach tsaka head coach. Kasi may mga halimbawa oh. si si halimbawa si player na problema pala sa hero niya sa ano sa scream. Ayaw niya lang sabihin sa coach niya. Kanino niya sasabihin? Kay life coach na kapag ito yung ginagamit ko kasi ganito yung nangyari, ganito, ganito. So, ngayon, kung ako yung head coach, ako pa yung life coach, sinabi sa akin na ganun, baka hindi ko na-pick. <laughs> ah. diba? So, hindi siya, sinabi ko hindi pala pwede. Kailangan iba. That's an interesting take. Yeah, pero, This is the first time I'll hear na ganitong take. Yeah, pero nung season 11, tinanggap namin ni Dection. As in, tanggap namin na kami lang ang may iwan, gagawin namin kasi kailangan. Okay. Kaya nga, I think uh, naging worth it naman kasi umabot kami ng ano, MSC. Yeah, well worth yeah, it. So, I think naging effective. Yes. So, yes. pagdating ng season 12, yeah, yun na, 10 man na. <laughs> Doon na nagsimula. I think, yun na yung masasabi kong ano, sistema ko. 10 man? Ah, kasi may ano kayo, ano, mga, yung Renny J na second team. Yeah. So, okay. bali, yung, yung idea kasi ng uh, ah, 10 man, kasi sanay kasi kami na uh, tawag dito, may chemistry na yung ano, yung team. Ngayon, as in, sa, syempre, B- BYs yeah. plus, ano, yung mga kung sino mang isasama natin, uh, may MB3 na goods talaga. As in, yeah. okay na yung chemistry kasi nila. Sanay kami na every season, meron ng nakastick. ba diba? So that time, uh, hindi hindi namin mabuo yung chemistry kasi nagpahinga si Haji, nagpahinga si Oheb. So, ang merong chemistry si Edward V. Wise. Eh, nawala yung V. Wise. So, paano yung chemistry ni Haji Edward Oheb? Kahit bumalik sila. Kumbaga, uh, walang connected na. Kumbaga, wala nang connected that time after nung season 11. I see. Wala na talaga. So, kailangan na namin ng uh, fastest way. Fast, ako, masasabi ko, fastest way na bumuo ng five-man lineup is 10-man na may structure. Okay, so clip clip that. <laughs> so yung 10 man na yon, hindi lang sinabing 10 man yon. Okay? Bago kami dumating sa 10 man na yon, sobrang daming explanation yung kailangan namin gawin. Sa mga players? Sa sa sa bosses, sa oh, sa ano aming coaching staff, tsaka sa players. Okay. Let's let's uh, take this step by step, coach. And then, sobrang interested ako diyan kasi una sa lahat, uh, nung nag-head coach ka na nga na parang ganun, more on tinang, nung una, at least nung una na, stra- na tinanggap mo is life coach plus head coach ka. And 70% sa execution and 30% about the draft. Which is interesting kasi gusto ko sana expound pa yung ano, magpaturo sa'yo pero feeling ko wala eh, hindi pwede yun. Di pwede. Yun, sa'yo na yun. Te, ano naman na yun, sikreto mo na yun. But that's interesting kasi parang bihira ko marinig yung ganyang class intake. Um, moving for moving dun sa may MSC run ninyo after that second place um, of course it was eh, malungkot na second place but at the same time it's still a big achievement but I think the biggest challenge afterwards was the announcement na magpapahinga yung core ng ng blacklist na lineup and uh, as an organization which is in VWise. And I think that it was hinted no mga time na yun na baka for good na tong pahinga na to. para may gandong klaseng hints So first first of all, gusto ko malaman, paano kayo nag-react ni Dex? And did you feel the, oh, oh no, lang, ang hirap nito. Parang ganun. Uh, yeah. Sa totoo lang, sinabi sa amin ni V and Wise yung pagpapahinga nila is after namin mag first runner-up sa... MC. Hindi. Ay. Sa season 11. So, ang initial ah. ang initial plan talaga nung MSC. So, ang initial plan, uh, magpapahinga yung VWise for MSC. Babalik sila ng season 12. Ang initial ha? plan. So, ibig ano sabihin, ano yeah, ibig sabihin, uh, kukuha kami ng jungle, Renny J ang magro-roam. Pwede yun? <laughs> yun nga. So, yun, ang, yun yung plano. Okay. Pero nung nakausap namin, I think yung sa Munton, sa MPL, hindi daw pwede. Yeah. Hindi siya pwede. So, hindi namin pwedeng gawin. So, ang, so dahil nga hindi siya pwede, ang sabi na lang ng ano, uh, V-Wise, edi, eh, kasi gusto ng V-Wise mag-M series. Gusto nila mag-M series ulit. So kaya gusto nilang skip yung MSC then mag si season ano season 12 para makapag M series ulit. Gusto nilang mag M series but at the same time they also feel that they have to rest. Yeah, yun yun kasi yun yung pinaka ano nila daw. Okay. Gusto nila mag-rest. So gusto nila i-rest yung MSC. So hindi pwede. So, ang, ang naging decision na lang is, sige, mag uh, ah, MSC tayo, magpapahinga kami season 12. So, ang reason kung bakit sinabi agad sa amin ni V, nila ni V tsaka ni Wise, is para makahanap kami ng replacement. Of course. So, that time, I think medyo swerte din. Ang sixth man namin si Rene J, XP lane. Yes. Pero pag nag scream kami, si Rene J nagra-rank game as multi-role. Yes. More on roam yung nilalaro niya sa rank game. Okay. So nakikita na nakikita ko siya na napakaingay niya, napakarami uh-huh. niyang shot call, napakarami niyang ginagawa. <laughs> so sabi ko sa kanya, Jay, what if si season 12 ikaw na mag-roam? So G naman siya, sabi niya nag-roam naman daw siya sa ano sa NXP. Tapos kaya niya naman talagang gampanan, nag-shot call naman siya. So sabi ko, what if ito na yung time mo, panoorin mo na si V. Kumbaga, kailangan mo na matuto sa pinakamagaling mag-roam. Kumbaga, lahat, ah. lahat na ah. lang kailangan mo matutunan, kunin mo na. Parang ganun. Okay. I, pag-aralan mo na. Para siyang ganun. So, during MSc time, yun na yung time na pinag-aaralan talaga ni Renny yun. Kasi alam na namin na magpapahinga yung dalawa. Decid, uh, ah, decid, decided na yung dalawa na magpapahinga. Okay. For season 12. I see. So, at least they have this preparation and then So, hindi pala siya parang gulatan in a way na ganun. But, at the same time, you felt na, oh no, parang challenge ba to? Parang, oh, wala, and walang ang, ganung moment. Hindi, ang pinaka-challenge sa akin that time, ano, uh, babalik kasi sila Coach Bon. Galing sila sa pahinga. Okay. Babalik si Coach Bon, babalik si Eson. mm Tapos, uh, gusto kong bumawi. Gusto kong bumawi. Ah. Talo kami. Gusto kong bumawi. As in, sabi ko nga, ano, gustong gusto kong bumawi. Kumbaga, bigay nyo lang yung season 12 sa akin. Kahit umalis na ako ng blacklist. Kumbaga parang ganun. Kumbaga gusto ko lang talagang bumawi. As in, isang season pa, parang ganun. Ah, uh, yun nga. So, plus yung idea ng 10-man, yun nga, merong ano, system. Bali, yung idea ng 10-man, I think naisip na namin yun nung nagsabi yung VWise na ano, magpapahinga sila. So, okay. nag-iisip kami ng way na fastest way na or most ma- efficient, parang ganun. Yeah, parang parang para mag-qualify man tayo ng M-Series. Yun lang ang goal eh, mag-qualify lang tayo ng M-Series. Kasi pagka bumuo ka ng limang players lang na team, bihira talaga yung unang season nyo, ano eh, mag-M series kayo eh. Di ba? So, parang, oh. parang napakahirap na, ano, oh. na fit na butay ng player pa M series. Oh. Parang napaka, so napaka-imposible, di ba? So, doon pumasok yung 10-man, yung idea ng 10-man. So, ang ang idea lang talaga na is para kami may dalawang MPL team na nag naglalaban, parang ganun. Okay. I think ginawa rin siya ng ano, ng Echo. Uh, Echo Loud, Echo Proud. Yeah. Nag 10 man din sila. Yeah. So hindi ko lang malali result pero hindi ko lang kung nag-champion sila noon. Nung they season 9 na tayo eh. Oo. Oh, oh. Pero naalala ko inattribute nila yung importance ng 10 man nung M4 win naman nila. Yeah. Yeah, yeah yun nga. So, yun. so kami naman, meron kaming sariling idea ng uh, ah, 10 man kung ano yung kailangan gawin ng 10 players plus apat na coaches. <laughs> So, yun yun yep. kasi talaga eh. Meron kami kasing apat na coaches. Uh-huh. So, <laughs> ang ang hirap niyang ang hirap niyang ano. So, paano paano yung ano? Paano ano yung, pa yung designation niyo nung season 12? Sino ang head coach? Bali bali yung ano talaga, hiningi ko talaga yung pwesto. Ah. So hiningi ko siya, sabi ko gusto kong bumawi ng ano ng okay. season 12. Ah, uh, bali ako yung ano, ako talaga yung head coach noon. Tapos si Dex yung ano ko, yung Uh, assistant, assistant coach. coach. Tapos si Kalad, uh, analyst. Ah, nandun na si Kalad no? Yeah, season 11 dumating si Kalad. I see. So, season 11 niya kasama na namin si Kalad. Uh-huh. Then, yung second team, uh, si Coach Bon, tapos assistant niya si Eson. Okay, okay. So, sila talaga yung parang, yun talaga yung hati. Ako, okay. Dex, tapos Coach Bon Eson, tapos si Kalad is analyst ng Parehas. Pareho yan, parang ganyan. Okay. So, I think, ang nangyari doon, season 12, uh, nag-qualify kami for, ano uh, ba, for M series. Tapos MPLI, pinalaro namin yung, ano, Second yung team. sa kanila, oh, sila Coach Bon. Shucks, hindi ko I na maalala yung MPLI third, na ata sila nung MPLI. Ang nag-champion RSG. Ay! Yung ano? Yung pagkakabalik lang ni DK. Yung nasa Jakarta na MPLI. Yeah. Oo nga, no? Si Red, oo, si Super Red na naalala ko. Ang... Ay, wait. Wala si Red sa Ay, so, si Rindo, sorry. Rindo, yeah. Rindo. Si Rindo. Not Super Red, sorry. Rindo, para yeah. si CR. <laughs> Yeah. Naalala ko, Rindo uh, made waves nung time na yan. Yeah. Nasaan na si Rindo ngayon? Uh, Uh, kunin I, yan, guys. Si Rindo, mal- solid yeah, yun. Pa, pa, so, solid yun. As in, oh. grabe work ethic ng batang yun. Mm, kunin ano, yan. Ano siya, nung time na umalis siya sa amin, nag-Cambodia siya. Uh. Ah. Tapos after Cambodia, hindi ko na alam kung uh. Ah. nasan siya ngayon. Kunin yan si Rindo. Pero grabe work ethic nun. Tsaka mm. ano, gusto talaga matuto. Yeah. Okay, anyways. Uh, Ten Man, is it, okay. Yung Ten Man na ba to, nung pagkabuo nyo, do you have this understanding na meron kang Team A na pop, maglaro ng MPL and then Team B is the team that will make Team A strong? Or is it like, kung sino mas magandang performance ng Team A, Team B, sila yung maglalaro. Parang ganun. Or hindi ganun. Hindi siya ganun. Okay. Sa amin, sa amin uh, <laughs> uh, yung kinuha naming 10 players, yeah. lahat yon gusto naming makalaro sa stage. Alright. Pero syempre, 5 players na naman makalaro sa stage. So, ang gusto naming mabuo is yung 5 players na may mas mabubuong chemistry. So, dumaan yeah. kami sa process ng shuffling. Shuffling yun. As in, uh, may ginawa kaming uh, parang analytics ni Dex na parang paano natin masyashuffle lahat sa screams. May permutations. Oo, parang palitan, sino yung anong role okay. mo kapalit, sinong partner dapat, sinong partner, sinong, sinong trio, sinong five man. Okay. Hanggang sa dumating kami sa time na isa-isa na lang yung pinapalitan. Okay. I think, ano rin, inabot din kami ng one and a half month. Yeah. Bago namin, ano, bago namin nabuo na, ito yung main five natin. Yeah. Parang ganun siya. And um, the, the result was Sensui. Uh, yeah, Sensui, Yue, Yue, Edward, Rene J, uh, and Oheb. Yes. Um, season 12 was uh, interesting kasi nga, una sa lahat, ma, uh, pahinga yung V-wise, I think, were they streaming back then? Parang tahimik yeah. din. Oh, nag-stream Lang sila Okay, pero relatively mas tahimik. Ang... Um, naaalala ko lang memory ko about the blacklist. Kasi syempre, ang focus ng si- bandang season 10 was, uh, or sorry, 12. Ano yan eh, Bren, Bren, RSG, and Echo. Ang mga yeah. yan. And then Tama. Echo had a streak na, in, na ma- ma- mahaba din. So parang inexpect din sila ng mga tao. RSG was always naman na uh, naging pinag-usapan. Medyo na isang tabi ang Blacklist International ang naalala ko lang na notable nung mga time na yun is si Sensui yung retry niya na yeah, <laughs> Sensui instinct. Sensui <laughs> instinct. solid na solid. Um, and also, you guys had a um, rotation. Di, na, kaya ko masasabi to kasi ginawan ko na siya ng content, na-edit ko na, di ko lang pinost. Kasi uh, hindi ko alam, eh. medyo mahina talaga ako sa content. May ano ko yung, uh, eh, lagi ako nagdadalawang isip sa mga content ko noon. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, ina-upload ko na lang lahat eh. Kasi ang dami na sayang, <laughs> honestly. So, nung, mga, nung time na yun, parang hindi ako, parang, parang may mali dun sa analysis ko. Ganun. Pero, anyway, meron lang kayong rotation sa jungle doon that actually uh, defeated ni mga top teams. Naalala ko, Eko, ang hata yung tinalo nyo nung una. Eh. Yeah, eh. Parang ano, ganun eh. Wait, season 12. No, nung, nung season 12, tinalo kami ng Echo dalawang beses. Ayun, no. So, tinalo, May top team kayo na tinalo yeah, ng rotation. Tinalo namin eh. ng playoffs. Okay, okay, okay. So, nung playoffs lang talaga, ang hindi lang namin natalo nun, I think, is Bren, Bren talaga. Oo. So, ay, ah, baka RSG yung tinalo nyo ng rotation. Yeah, uh, something pwede. like that. Na, na inabot. Parang may early game na sobrang lupit na lamang na lamang agad yung mga lanes. Oh, na. that was Popol Jungle. Pero playoffs na yun eh. <laughs> yeah. Oo. Ang lala nung ano, Popol Jang. Yun. Yung sinasabi ko na may rotation kaya regular, regular season. season. Yun, no? So may, mal- may matindi nun. Kailan yung ano? Selena, Selena Nova? Avaria. Uh, regular na, season yun. Se- ah, 12 din o 13? Yeah, 12 din yun. 12. Oh, si yun, Renny yun. J din yun. Renny J. Oh. Ah, oh. wait. Selena Novaria. Yeah, Renny J yan. Oh, Renny J diba? Kasi in, um, ang maalala ko na nung 12, hindi masyadong pinag-uusapan yung blacklist kasi hindi naman din ganun kataas yung win-loss nyo nun eh. Yeah, ano kami, uh, natapos kami ng I think top top 4 or top 3. Something like that. Oh, tapos uh, ang inyong nakatapat sa playoffs ay Season... uh, Onik, Onik. 12. Onik, yeah, Onik. May mahaba-habang break. Hindi naman mahaba literal, pero parang two weeks or basta more than a week na break between regular season playoffs what I can fairly remember is that malayo ang performance ng Blacklist individually yeah. and as a team regular season. First of all, how did you guys transform Rene J? Kasi para sa akin, siya ang most improved player from regular season to the playoffs. At the same time, masasabi kong siya yung, kung, kung nag-champion ka rin siya, yung sasabihin kong playoffs MVP. Kasi gano'n siya kalupit. <laughs> So, how did you guys transform Rene J? Sa totoo lang, may backstory yan si Rene J. Sige, ano tong backstory ah, na to? Hindi talaga siya main five dapat. Okay. Dapat nasa ano siya, nasa second team siya. Ah, pero... Kimpoy? Yeah, si Kimpoy. Si Kimpoy talaga. As in, uh, nung nag ano kami, nagpipilian na kami, nakabuo na kami ng unang ano, unang lineup. Hindi talaga si Rene J yung kasama. Okay. Pero nung napunta siya sa kabila, naghalimaw kasi siya. Naghalimaw si Rene J doon. As in, yung, yung time na alam niyang main five siya, nakala niya hindi namin siya bibitawan. So, iba yung laro niya. <laughs> Nung nalaman niya, nagtaka siya na, uy, bakit pinatapon ko? Kasi alam niya naman kasi na ang usap namin before mag-MSC is, ikaw kukunin kong ano, Bane 5. Bane 5. Ngayon, kapag nag-10 man, akala niya na kapag nag-10 oh, kasi man... sabi mo, di ba, nung pa mc pa para, ay, nung nag-MSC... Pag-aralan mo na, ah, si, ikaw na yung ah, main 5, parang ganun, ah, di ba? Ah. So, ang inisip niya, kaya lang kami kumuha ng five man sa kabila ng Rome para mabuo yung para, apat. <laughs> para, Akala <laughs> niya hindi siya para mapapalitan. Siya. Oo, para, para lang, syempre, kung apat lang yun, di ba, siya na yung main ah. five na Rome, hindi makakalaro yung apat. Okay, so, yun okay. yung mindset niya noon. Uh-huh. Ah. So, nagulat siya, nalipat siya doon. Uh-huh. Ah. <laughs> so, nung nalipat siya doon, lumabas na yung potential niya. As in, sabi niya, pinag-aralan niya talaga lahat ng, ano, lahat ng, ano Rumors. ano niya, lahat ng galaw niya na kung bakit namin siya nilipat doon. Uh, Pero sa totoo lang, hindi madali yung dinaanan ni Renny J. Of course. Kasi, sabi ko sa kanya, uh, isa sa pinag-usapan namin ni Renny J, sabi ko, uh, ano to, flight namin to pa, ano, pa MSC. Sabi ko sa kanya, J, uh, ah, napakahirap humanap ng roamer na katulad ni V. Bakit? Yung nag-utility, ang galing mag-shot call. Napakahirap din humanap ng roamer na katulad ni Yawi sobrang galing pumick up tapos nagtatank. Gusto ko, Jay, kaya mo pareho. Sheesh! Sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi ko, pero hindi lang yon. Sabi ko, hindi lang yung dalawa. May pangatlo pa tayo. Sabi ko sa kanya, ito yung project ko sa'yo. So, inexplain ko sa kanya every detail na kung paano mag-roam si V, inexplain ko paano mag-roam si Yawi. Plus, ano yung roamer na hinahanap ko na gusto kong maging roamer siya. Pero sabi ko, kahit anumang sabihin ko sa kanya, nasa sa kanya pa din kung paano niya pag-aaralan, paano niya papraktisin. As in, siya talaga. Sabi ko nga, kung ano mo yung sabihin ko sa'yo dito, kahit itong sabihin ng kahit sino na, na nasa role na yon. Pero sabi ko, hindi mo pa rin siya ma-apply kung hindi mo gagawin. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw lang ang makakagawa kapag pinusuan mo. Hmm. Kaya umabot na kami ng MSC, nakabalik na kami dito, nag-start na yung season 12. Ah, hindi, before mag-start yung season 12, nag-aaral pa rin siya. As in, kalat pa rin ang laro niya. Ah. As in, sabi ko kasi sa kanya, napaghahalo niya kasi. Normal naman. Okay, okay, Mapaghahalo mo. Minsan yung galaw mo uh, malabi, uh tapos yung pindot mo dapat malayawi. Yeah. So mali. Kumbaga parang parang disconnect. Mm. Dapat pag ang hero mo or kung ano mo yung role mo is malabi, dapat malabi ang galaw mo. Okay. Malabi shot call mo. Pag yawi hira mo, malayawi galaw mo. Parang ganun. Malayawi shot call mo. So, minsan kasi napaghahalo. Napakahirap naman talaga. So, sabi ko, sabi ko nga, di ba, wala nga ganung player. Yeah. Ikaw lang. Sabi ko sa kanya. Ngayon, na-master niya yun, I think, before playoffs. Kaya, kaya nakita niyo yung improvement. Kaya nakita ko yung ridiculous improvement. Sobrang laking improvement. Napakalala. Kasi, na, uh, ah, na-implement yung aggression I think Matilda yung best example doon kasi yeah. may konting catch, may konting... Yeah. Uh, may mga hero naman na kaya mong gawin both. Uh, pero at, I think yung concept, uh, ano rin talaga, hindi madali. Uh, Plus, hindi lang si kay J yung mag-adjust. Of course, of course. Mag-adjust yung kakampi niya. Yeah. So, yun yeah. yung kinaganda kay Renny na pag adjust niya yung kakampi niya. But, I guess yung question ko din dito is, when you say na malapit na yung regular season, makalat pa rin, why did you not stop believing na kaya niya eventually mabot yung pinapagawa mo? Kasi it's one thing na to challenge him to do yung tatlo na sinabi mo. Uh, <laughs> nagkaroon lang ng konting uh, <laughs> technical, difficulty. technical difficulty. So, uh, I think um, the, the question, Coach, is, uh, yun nga, it's one thing na nag-assign ka kay Rene J, tapos parang nakikita mo naman na may progress, pero it's also another to keep on believing, especially nag-ooperate ka, sabi mo sa akin na naghanap ka ng fastest way to make this work. At the same time, it's not easy. Tapos nakikita mo pa nga na, quote-unquote, makalat. Ano yung nagpa-convince sa'yo na hindi kaya to eh? Uh, I think number one, ano, nakita ko kasi yung potential na Renegade. Mm-hmm. As in, nakita ko na uh, kaya niya talaga As okay. in, mahirap, oo. Hindi pa namin ma-master, oo. Pero alam ko talagang kaya niya eh. As mm. uh, yung ano, yung potential, plus siguro pinaka hindi nagpigil sa akin is yung willingness niya. I think dumating kami sa usapan one time na ano, wag na natin gawin, Jay. Tingin mo. Tinanong mo sa kanya. Gumanong, umabot kami sa ganong point. Sabi niya, hindi coach, isa pa. Umabot kami sa ganong time na nung sinubukan ulit namin, nagawa yeah. niya. Nagawa niya talaga. As in, nagagawa niya. Alam mong, alam mong may kulang, pero nagagawa niya na. Yeah. So, kumbaga, na, nagigets niya na yung, yung part na hindi talaga magiging madali yung trabaho niya. And he's willing to do the work. Yeah. While, while yun talaga yun. As in, potential-wise plus willingness talaga ng player. Yeah. But, coach, ang... May, hindi naman sa sinasabi ko dito unfair, pero kasi it's one thing to make this work sa isang tao. Pero based on experience kasi kapag meron kang pinapatry sa isang player, usually nasa sacrifice din yung other players. Like, I'm sure, sa sobrang nakakal <laughs> nakalito ng ginagawa ni Renny J, nalito na rin si Yu eh. Yeah. Uh, siguro yun, doon papasok yung sistema ko. Ayan. Doon, doon papasok yung structure na binuo ko. Okay. Kumbaga, uh, kailangan kong, mer- meron kasing steps. Kumbaga, yeah. pinaka-basic na lang is, merong steps or merong kaming ways na before pa namin i-start yung uh, i-start yeah. yung gagawin namin yung plano namin or kung ano man yan gaano man kahatagal yan gaano man kahaba yan alam ng bawat isa sa kanila kung bakit namin ginagawa yung bagay niyan okay. na-explain ko sa kanila yon yeah. alam nila na kung gaano magiging gaano kahirap yung magiging ano na yon, plano na yon, kung ano yung dapat nilang i-sacrifice at ano yung risk na kung sakaling di namin magawa yon, mm. ano yung hmm. mangyayari. Kumbaga alam alam ng lahat yeah. from from bosses hanggang sa pinakababa ng yeah. ng team. Alam yon na yeah. ito yung risk natin. And everybody was on the same page like uh, sila Yue. Yeah, uh, lahat sila as in lahat yung second buong, team. Yeah, buong 10 man na yon. Yeah. Pati yung coaching staff as in lahat kami kailangan aware doon. Yeah. Um, can you remind me, sino yung mga nasa second team? That's Kim Poy. Uh, Kimpoy, Rindo. Haji, Rindo, Aul, and Dom. Ah, si Do. Oh, super solid din yeah. ito, no? Solid oh. si Dom. Um, it, it's just that ano din eh, Edward ka tapat, <laughs> di ba? Parang, yeah. <laughs> Um, parang ang, hirap, ang hirap lang. Ang hirap pero kung malipat ng ibang team, malaking potential ito. Eh. Yeah. So, the, going back lang doon kay Rene J, yung pag-pop-off uh, niya doon sa uh, season 12 playoffs, what I remember na matindi is yung kanya Matilda. And nagano to eh, nag-extend siya up until M5. Yeah. yeah. Yung, yung pagiging reliable ni Rene J, dumating na sa point na sa sobrang na-establish na niya yung playstyle niya, masasabi mo na pa, ano na to, meron ng Rene J style of roaming. Yeah. Parang ganun. Pero pero <laughs> I think nung ano, nung season 12 and M5, uh, ah, pinag-usapan din namin to ni Rene J. Uh-huh. Kumbaga, nalagpasan lang natin yung first part. Ah. Wala pa talaga tayo sa ano. Wala pa tayo sa part na ma-master mo yan. Okay. okay. Wala kumbaga hindi pa tayo wala pa tayo doon. Okay. Na, na-survive natin yung ano nakapag M5 tayo yeah. pero first part pa lang yan. Nice. Kumbaga hindi pa to yung hindi pa to yung prime Rene Parang ganun. Ang problema season 13 hindi siya naglaro. That was Bakit the worst. Nga ba? Ah, nagkaroon siya ng family problem. Oh, okay. Yun yung worst, I think yun yung worst na uh, mm. nangyari. As in, sobra, at sing sobrang, kahit ako sobrang disappointed ako that time na ano, na... And, and it was big enough na kahit even blacklist can't... Hindi siya kayang, ano, hindi siya kayang i-handle kasi masyadong personal. So, I see. Doon uh, ah. doon ako ano, doon ako kumbaga naging sobrang I think sobrang frustrated nung season uh, 30. Hinayang ganun. Ah, uh, kasi minarealize ako noon Okay. Habi ko, simula nang pumasok ako ng pro, never ako nagkaroon ng player na same lineup for two seasons. Bakit? Season 9, pahinga B-Wise. Mm. Season 10, main five. Mm. Season 11, pahinga si Haji. Haji. Oheb. Season 12, 10 man. Uh-huh. Season 13, walang Rene J. Who was the uh, roamer natin yung 13 yung man? Haji nilipat namin siya para makapaglaro si Yue. Oh. Si Haji yung ano namin. Tata, Tigril, ano ni... <laughs> Arlot, Tigril, uh, Helkert. Yes. So, Chu. Chu, yeah. yeah. Dati niya pang ginagamit. Mm. So, I think doon na yung ano, I think yun na yung parang pinaka-prostrated ako aside sa season 16. of <laughs> course. Uh, I think yun yung ano, yung parang sobrang What ifs, no? no? Sobrang nanghinayang ako. As in, oh. sabi ko, sabi ko nga ano, sabi ko Jay, hindi pang isang season yung plano natin. <laughs> Yeah, but <sighs> it, it I guess uh, dahil sa kwento mo, coach, eh, mas lalong bumigat yung gravity nung dahilan kung bakit hindi naglaro si Rene J. Kasi parang Bl- Blacklist is an org that could probably solve uh, almost, you know, yeah, most ano, problems. Yeah. But, Pero masyadong mabigat talaga. Okay. Ay, eh, naiintindihan ko si Rene J. As in, yeah. sabi ko nga, kung pagbabalik na rin at sitwasyon, Ganun Pareho kami. As in, yeah. oh, yes, may plano kami. Pero iba pa rin talaga. Eh, yeah. As in, Family, personal, ko personal, mm. ano na yan eh, beyond, beyond us. Sayang, Renny J. Eh, MEC yun, season 13, no? Yeah. <laughs> M- MC Pero, Pero di nyo pa alam yan eh, what yeah, wala, wala, wala, wala, wala, So, I think, uh, <laughs> pang ilan kami na? I think top 4 nung, ano, nung season 13. Uh, and yung season 13, uh, isa pang naging problema namin ng season 13. Uh, ah, ayaw na nila sa 10-man. Of course. So, kasi of meron course. ka ng main 5 eh. So, ah. hindi mo na kailangan ng 10-man. So, yun naman yung purpose sila? eh. Like players and management? Ganun? Management lang. Management. Okay, okay. So, in, kumbaga, So, no, normally naman, kasi expenses mo syempre mas, of course. malaki. Eh. Oh, oh, di ba? So, ang dami mong, ano, dami. Uh. Plus, yung mga players kasi namin, may potential. Yeah, Kumbaga yeah. na, kaysa nakatambak sa team, uh palayain Ayaw natin. Ayaw mapanis. Oo, kumbaga, wag natin sayang yung potential na mga yan. Hayaan yep. natin silang kunin ng ibang team. Yep. Parang ganun. Yep, yep, so, yep. Uh, ah, season 13, ang pinaka-problema namin, apat kaming coach. Ah. <laughs> Lima yung player. <laughs> Sana tatig-isa tayo. <laughs> so, ngayon, ang ang naging initial plan, kasi nga, uh, ako na yung pinag-head coach ni Coach Bon wow. that time. Pero sabi ko, may iba-iba kaming specialty. Yeah. So, sabi ko, hindi ko kayang gampanan yung kaya mong gampanan. mm So, what if kung ano yung specialty mo, yun yung gawin natin. So, ang naging plan nun, sabi ko ganito, uh, si Coach Bon akit ng stage kasi siya yung focus sa draft. Si Dex ang aalalay sa kanya. Tapos ako sa execution. Kumbaga, ano yung strength namin? Si Wait, lima pala kaming coach nun? Eh, lima oh, kaming coach pati pala. si Kalad. Yeah, na. si Kalad na doon pa. Oh, lima. Yeah, lima kaming coach. Sige, isa nga kami. So, <laughs> Eson and Kalad, yung analyst na hina, hinati lang nila yung trabaho. Okay, okay. So, kung ano yung trabaho ni Dex, napunta kay uh, Eson, tapos trabaho ni Kalad, kay yeah. Kalad na Parang ganun. So, lima talaga kaming coach. Lima yung player uh, namin. So, sobrang overload kami that time nung season 13. Yeah. So, ang umakit ng stage, si Coach Bon and si, ano, si Dex, sila yung uh, tandem. Kasi nung wala pa naman ako, sila talaga yung tandem. Yeah. So, goods. Ang problema namin, nung nag-GOTF. So, nag-GOTF kami before... February? Uh, before like regular that. season ng season 13. That's right. Ito yung pinaka-worst. Kasi, during practice, uh, ang nagda-draft sa Scream, si Coach Bon and Dex. Okay. Siyempre, yun naman talaga yung for, for season uh. Ah. 13 eh. Kaso hindi pala kasama si Coach Bon sa duty. <laughs> Dahil? hindi siya naka-line up. Ang naka-line ah, up is ikaw. season 12. Yeah. Yung... Ah, kasi yung registration nun, nung 12 yeah. pa. <laughs> So oh. ako tsaka si Dex ang nasa stage. Oh, so, so kagulo. So sabi ko, paano to? Practice natin. Si, oh. <laughs> si Coach Bon tsaka si Dex. Paano oh. ako magda-drop sa stage? Oh. Kumbaga, ano to? Oh. so sabi ko, ganito na lang, Dex ikaw mag-draft? uh, ikaw mag-draft season. <laughs> Ikaw yung nakaintindi ng draft ni Coach Bon. Ang problema, lumabas yung pagka ano ko eh, pagka alpha ko eh, nung nasa stage na. Yung kumbaga, kung ano yung nakikita ko, sinabi ko ng sinabi na, uh, syempre si Dex hindi naman siya sanay na tumanggap ng, ng kumbaga, siya sanay siyang magbigay ng magbigay. Yeah. Kasi nga as assistant, ikaw yung dapat magbigay. Ngayon, I think doon nag-start yung disconnect ng ano ng drafting. Of ng, course. Um, wala ako sa part ng drafting pero ang dami ko sinasabi, parang ganoon. Makaka-affect pa rin yun eh kahit may, may, affect, may effect talaga sa kahit Kahit matagal, yun. kahit maganda yung chemistry nyo yeah. uh, outside. <laughs> so, or, hindi kayo sanay, di ba? Hindi kayo sanay doon, lalo na stage na. uh, <laughs> ako sanay ako na, ng season 11 kami ni Dex umaakyat, di ba? Sanay na kami magkasama. Uh-huh. Pero ako yung nagli-lead. Uh-huh. Tapos pagdating, ganun din season 12. Pero pag season 13, baliktad kami. Uh, <laughs> saan yung GOTF nun? Sa Russia. Russia. So, lalipad kami ng Russia. I think top top 8 ata kami. Top, tinalo kami ng ano, ng Turkey. Hindi pa sila... Oh, yun yung ano. Oo, oh, naging issue nga to. No, hindi na, pa sila ano nun. Hindi pa sila... Rora. Hindi pa sila Rora. Ah, uh, Fireflux. Fireflux. Yeah, yeah Fireflux. Tinalo kami ng Fireflux. Top oh, 8 kami nun. Oo, oh, oh, so, okay, okay uh, ayan, after GOTF, season 13. Okay. First round, baka hindi eh. But next play? Playoffs. Ah, wait. Sino, iba yung format ng playoffs nun eh. Para sa, ah, yeah. Sa ano, season 13, kayo yun eh. yung pinakamahirap na playoffs namin. Kasi, una namin kalaban, uh, ah, NXP. NXP. Sila Doming. Sila yes. Doming. Tapos, same day, kalaban namin Onik. Onik. Right. Five games kayo, di ba, sa ano? Sa, Five games kayo sa, sa next play. Yeah, tapos four games sa Onyx. Sa Onyx. Sila Kelra na yun. Yun Oo. yung unang season nila Kelra. That's right. Season Pero nanalo pa rin kayo. Nanalo kami sa two season, ay sa two games na yun. Kaso, in one day. <laughs> yeah, in one day. Pero the next day, talo kami. Tapos nalaglag kami lower bracket, talo ulit kami. RSG and Bren. Yeah. Yeah, I think, wait, oh. Bren, ba una? Or RSG muna? Yeah. The, ay, hindi. RSG yung pangalawa. Yeah, RC yung naglaglag sa amin. Eh. Oo, eh. so Bren yung una. Yeah. Oo, okay. din yung nalaban na Eko noon, eh, naalala ko. Uh, that eventually became the champions. Season 13. Di ba? Sil... 30, oh, yeah, sila. 13 sila. Ah, di, isipin mo gano'n ka... Natalo yung brand niya. <laughs> Oo. Oh, di ba? Weird. Nung MP, ganun ka gulo sa MPL yeah. Philippines. Pero the, the fact na tinalo nyo next play, ay, na tinalo nyo Onik, yun yung big. I think a lot of people uh, expected you guys to win against uh, next play? You know, Dome? O hindi ba? Hindi, una diba, namin dumado? kasing kalaban yung NXP. Oo, oh, di ba? Una namin five. sila nakalaban. Umabot ng game 5 yun. Oo. Tapos, pagdating sa Onyx. Si Doming. Four, yeah, game 4. Mm. Grabe pumuso si Doming nun. Oo. <laughs> si Doming yung pinakahirap na hirap kami nun nung oh. kalaban namin sila. Talagang masasabi mong ano, uh, he wanted he, he wanted to win. Yeah, gusto gusto. Uh, I think yun yung unang playoffs niya eh. Ah, yun, yun din. Tama. Kasi nung uh, Minana Days, hindi sila nakapasok yeah, ng na playoffs. Ah, and, well, unfortunately, ang nakatapat niya first round ay yung gods na mga Sobrang init ng bread yeah. na mga type na yun. So, mahirap talaga yung sitwasyon. Additionally, yung RC may magic yan sa ano, MPL eh, playoffs eh. Parang, parang may plot armor sila na magta-third place sila. <laughs> parang ganun. hindi sila makalusot eh. hindi sila, hindi, hindi nila mapaabot yung second place, pero hindi mo rin sila malalagpasan. Yeah. Parang ganun. <laughs> may ganun silang... Uh, spot nila yun. Oh, spot nila yun. no? But, uh, uh, of course... Wala pa ata akong third. Pero I think third yung pinakamasakit. Kasi isa Hindi na ka lang. napasok International ka lang. oh. Sayang, di ba Either second or fourth eh. Oo. Ayun. Ang nangyari nung season, after ng season 13 is the biggest news of 2024 ang Aurora. At uh, Aurora is uh, I guess in the in the world of esports, starting pa sila no mga time. Um, parang hindi sila wala talagang wala pang name. Wala pang name. Yeah. Um, they started with Dota, ayan, and then it's a it's a big surprise that they actually went to MLBB. Yan. Uh, kasi syempre Dota sila. So yung mga Dota orgs, parang ano yun? Ba't kayo ko yeah. ng... <laughs> ba't ML? Parang ganun. Uh, but at the same time kasi I think yung mga decision makers sa Aurora ay mga C people. Kasi kahit uh, yung mga... Parang ganun. Something like that. Yeah. So, um, syempre masaya ang... Masaya ang uh, ah, ML na may big org like Aurora. It, I'm talk, we're talking big kasi ang mga usap-usapan ng mga time na to ay syempre nandun sa pagkapaldo ng mga <laughs> tao dito sa Aurora. But besides that, they also uh, decided to get yung mga... I think they also got the blacklist lot, no? Yung mismong uh, franchise. Hindi. Ah, Ay, hindi, hindi ba? Hindi. Ah, ang, okay. Ang nakuha naming slot... Ay, ah, hindi RSG. RSG. Yeah. RSG. Kasi yung blacklist slot, I think, oh, pala, listed. Ano oh, pala. Oo. So they got the RSG slot. But at the same time, they got the blacklist players and coaches. Yeah, some. some. Nahati, nahati kami eh. Uh, ang um, pinaka interesting dito is Rene J yung kinuha. Edward, I would understand why Edward kahit sinong kahit sinong team sa Philippines feeling ko <laughs> kukunin si Edward any given point. uh, <laughs> ah, DK meron siyang magandang performance nung MPLI. Nag-RSG ba siya nung season 13? Season 13. Yeah, huling season oh, nila. Oo, yan. Oh, last run ng mga RC Boys but this time with ano yata with may iba nun eh. Anyways. Si Nibor ata. Si, uh, Ay. hindi, Nibor 14 na yun eh. Ay, 14 niya. Yeah. Ay, hindi pala last season nila. Hindi RSH nakuha namin sila. Kasi 14. RS... Ayun nga, no? Sino Kalaban namin slot? sila. Wait, sino nawala? Sino nga ba nawala? Minana! Yeah, NXT. <laughs> NXT pala. <laughs> NXT pala. Minana na. yeah, oh. NXT. So, ayun. Uh, Yue, uh, Renny J. Renny J din. I think um, Renny J is an hot commodity ng mga time na yun. Kasi bukod sa magaling na player at reliable, hindi nga lang natin nakita ng season 13. Pero kasi nandun yung reach then which any org would, uh, yeah. would get. Uh, so anyway, sabihin mo ako kung okay, kung tama ba tong itanong. Pero kayo ba ang decision makers ni Dex nito na time na to? Or wag ko ba isama to? <laughs> hindi, okay lang. Okay lang. Hindi, ta- nandito naman na kami. So, <laughs> hindi, bali, bali, usually kasi sa isang team, ang unang hinahanap is coach una talagang hinahanap coach. Hindi ako ah, hindi ako. <laughs> si Dex. Ay, so, ngayon, sa side namin, tinanong lang naman kami ng ideas na. Ah, Kumbaga, okay. sino yung tingin yung prospects? Hmm. Kung kaya namin kunin, kukunin namin. Wish list nila. Yeah, namin. parang ganun. So, mag-list kami ng <laughs> okay. names ng uh, players. Okay. Sila na, si org nang bahala kung kunin nila. Yeah. Parang ganun. Kumbaga, sila nang bahala sa kung anumang way na gagawin nila para makuha yung nasa list. Yeah, and parang they also ganun. have their own ano, uh, criteria. Yeah, uh, parang ganun siya. So, gumawa lang kami ng list per role. O, oh, ito yung number one. Pag di nyo kayang kunin, number two. okay, pag okay. di nyo kaya, number three. Ganun siya. Kumbaga, Alright. lahat ng list, ganun lang siya. Yeah. So, kung ano man yung mabuo nyo dyan, kami na bahala. Uh-huh. Ganun siya. So, uh, basta ano lang sila, humingi lang sila ng idea sa amin. Yeah. Parang ganun. Would you say na itong nabuo niya nung unang iteration eh, nasa, within top 1 and top 2 niyo naman, I think yung binigay kasi naming list, hindi na namin sinama yung mga alam namin hindi namin makukuha. Okay, so, okay. siguro more on, okay. yeah, more on top 1 and top 2 ng nilista namin. Okay, okay, so, okay. hindi na namin sinama kasi yung mga, I think, sabi natin 99% hindi namin makukuha. Okay, okay. <laughs> so, parang, wag natin ilista. <laughs> Okay. Oh, yes, best jungler, hindi mo makukuha eh, parang ganun. <laughs> Yeah, okay, alright, alright. Um, was VYC even considered as players nito mga time na Nung to? time na yun, ayaw nila. Okay. Sila yung may ayaw. Okay. Understood. Understandable. Kasama sila. Sige, <laughs> siyempre kasama, kasama sa, listahan ta- yun. Maghanap ka pa ba ng iba? Oh. <laughs> Tama naman. Alright. So, I wonder kasi, si, dito si N, si Renny J, Demon Kite, we'll talk about that later. Rene J, Demon Kite, Edward, ah, Dome. Alright. right Doming, maintindihan ko rin kasi sakto rin pala next pair yung kinuha niya. So, medyo madali pala yung ano na yun. Uh, eh, di ko alam pala kung madali yung <laughs> naging operation. But uh, I think Doming, nung mga time na yun, it's worth it to invest on Doming. Kasi nga, napakaganda nung pinakita niya ng season 13 uh, ah, sa playoffs. At when it comes to gold laners, maaalala ko talaga noong season 14, may scarcity ng mga uh, gold laners. So, either you invest sa bago or you get someone na uh, uh, nandun na. But as you have said, may mga gold laners kasi na 99%, alam mong imposible mong makuha. Yeah. So why bother? So yun. I want to start with you, eh, kasi this dates back dun sa pagkuha nyo rin sa kanya instead of Haji. I personally really like how Haji plays. Isa yan sa mga Lodi, isa sa mga pinakamagaling to ever play Mobile Legends. And I was deeply surprised when Yue was uh, chosen to be part of the starting team. Ano yung nakita nyo kay Yue that made you invest in him para sa blacklist and then eventually dito sa Aurora? Sa totoo lang nung una, nung unang binuo yung season 12 na 10-man, Haji yung nasa main, nasa main five. Nung okay. una, as in, nakikita namin yung difference ng playstyle, difference ng chemistry, syempre MV3. Yeah. So, ang laki ng ah, gap ni Haji kay ano kay Yue. Mm-hmm. Pero 'di ba nga sabi ko one and a half month yung tinagal nung process namin. Uh, I think week by week nakikita namin yung uh, pag-angat ni Yue. Okay. As in, makikita mo sa umpisa, ang laki ng gap. As in, hindi mo ma, parang hindi mo makukumpara. Parang masasabi mong amateur si Yue, tapos uh, ah. proto si, ano, si Haji. Haji. Parang ganun kalaki yung gap nung time na yun. Pero nagulat kami, as weeks go by, nasanay na si Yue. Alam mong may chemistry na siya sa kakampi. Kumbaga, nasisync na lahat. Makikita mo na, ano, nakakasabay na siya. As in, Ito, sa, sa uh, la- pindot or overall as in overall. lahat ng lahat ng lahat ng call, checklist namin. Oh, so checklist namin, yeah. So kung ano yung checklist kasi namin, yun masusunod. tas dumating kami sa time na I think nung malapit na mag-start yung MPL or I think during MPL ata, hindi ko alam kung kailan namin siya inangat eh, pero dumating sa point na ano, lahat kami, as in lahat kami, parang UWE na. Umabot unanimous na. Yeah, naging unanimous siya na parang UWE na eh see. Parang, kumbaga, parang lalo niyang nailabas yung potential niya kasi nakakasabay niya yung mas malakas sa kanya. Yeah. Parang ganun. So parang hanggang sa, makita mo talaga, nag-grow pa. As in, di, hanggang ngayon, I think, nag-grow pa rin talaga. Yeah. To be fair, ang hindi ko makalimutan kayo, Uwe, yung pagiging, yung pindot nandun. Yung aggression yeah. na Uh, I would say kasi si Haji is not exactly aggressive eh. Pero pag, pag kay Yue kasi naalala ko nun, ang, mayroong biglang flip na aggressive bigla yung yeah. VY's comp. Yeah. Parang na, na, hindi mo naman makikita. Da, dati calculated and more of uh, counter counter-initiate kasi si Haji. Parang outplay yeah. siya eh. And then si... More on, more on si Haji is mas nag-iisip na kesa pumipindot. Parang ganun. Ah, okay. <clears throat> More on si Yue kasi is instinct lang talaga. All right. At, kasi Sana may, maalala ko tong itanong sa sa'yo mamaya. Ah. Kasi na-mention mo rin siya kanina eh. Na, ganun ka before, nung 17 ka, tapos bigla na 23 yeah. ka, ganun na. Uh, sana mapag-usapan natin yan Sige. later. Uh, yeah, y- you were aggre- nga, aggressive siya. Pero you still have a lot of, ano eh, parang ang, ang hirap ng post phosphor eh. Yeah, ang daming choices. Sobrang daming, daming choices Like, uh, you could have taken Friends, for example. Yeah. Alam mo yun pero bakit si ano, I think anong si Prince special? di talaga bibitawan. Wala sa lista namin. Ah, wala. Bibitawan yun eh. Parang, ah, I nung, guess. I think nalaman namin yun nung ano, nung, syempre naging kampi niya Sensui. Ah. Kumbaga, bakit si Sensui binitawan, pero si Prince hindi. Ah. So, parang dun pa lang may point na na kay Prince lumalaro yung Onyx. Yeah, yeah. Okay. So, yeah, but you eh, what's really, what, ano ba talaga yung, apart from yung growth na meron sa kanya yung pindot, ano pa yung ginagawa ni Yue na invaluable. Kaya eventually, kahit dun sa Rora na, nasa top pa rin ng listahan siya. I think siguro si Yue yung ano, yung player na wala kang problema. As in, ano siya, kumbaga, lahat kaya niyang pakisamahan. Uh, inside game, kaya niyang mag-adjust. Outside game, kaya niya. As in, kumbaga siya yung masasabi nating ano eh, uh, pagdating sa bootcamp, perfect player. As in, wala kang problema talaga sa akin. Kumbaga, yung taong hindi ko alam may problema. <laughs> Parang uh. as ah. in, kahit si Boss Rada, lagi niya sinasabi, pag si Wick kausap ko, oo lang lagi. Parang kahit anong kahit anong sabi mo sa kanya, anong gawin. Kumbaga, That's so cool. parang para siyang ano, para siyang as in best as in best mo talaga na form ng player. Kumbaga, kung meron kang limang UE, parang parang ang daling ang daling ano, ang daling daling, daling ng buhay. oh, parang daling ng buhay niyo, parang ganun. <laughs> Oo. So, para uh, siyang ganun. Ah. Props kayo eh. Gan, ganyan ka pala. Isa ka na, ano? Kaya, kaya Lodi. ano, I think top 1 siya sa lista namin. Uh, very nice. Next uh, is uh, Demon Kite. Yeah. I I thought that Demon Kite was a, an interesting uh, na choice. Back, nung season 14 kasi, nung buo na, hindi pa nung mismo actual season 14 kasi nung binubuo yung season 14, ang naalala ko, utility pa yung meta nun. So, yung mga teams would look for utility players. Yeah. Ayun yung hot commodity ng mga time na yun. Um, Demon kahit naman, ang naalala ko sa kanya is he can play almost both. Parang yeah. the way that he plays lang, parang nakikita mo na pwede mag-utility to eh. Um, what did you see kay Demon Kite? Bakit siya din ng uh, ah, napili? I think, ano, sa totoo lang, uh, wala pa akong experience sa pagko-coach ng assassin jungler. Uh-huh. Kasi Wise and Sensui yung <laughs> jung- Wise Sensui. Ang first ko si Rindo na uh-huh. galing din sa amateur na yeah. hindi hindi ko masasabing ano eh pro mag ano eh pro pro na siya. Hindi ko masasabing uh-huh. ganun, di ba? Pero tumutong naman siya sa pro. So, nung nung ano, nung naghahanap kami ng jungler, na-experience na namin na what if kailangan natin ng assassin? What mm. if kailangan natin ng tank? Uh-huh. So, pagka nakirindo kami, alimbawa, nung kay Rindo kami, nahirapan kami mag-tank jungle. Nung kay Shinsuke kami, nahirapan kami mag-assassin. What if mamanap tayo ng kahit ano, balance? Mm. Para, para kahit papano, ano, um, ano man yung maging meta, Kaya. pwede natin laruin. Yeah. Kaya so, ano, pero hindi si hindi ko number one, syempre. Pwede mo ba i-reveal yung oh, mga Hindi mamasok? pwede. Ah, sige. Off cam na lang. Oo. Sige, sige. Ah. ah. <laughs> Magpa-member kayo sa... Pero ano, joke lang, ah, joke lang, pero, joke pero alam ni alam ni <laughs> DK. DK. Yeah, Oo. Ah. Alam niya na ano, hindi talaga siya yung first option. Yeah. Eh, ang paglalaro naman ni DK ay eh, mala first option kasi Yeah. <laughs> binawi naman niya talaga ng malupit. Wala ka namang masasabi. I think uh, I really thought no mga time na yun na genius ang pag-pick kay Demon Kite. And I'm saying this because uh, nasa, nasabi ko after MEC. Kasi nung bandang MEC, assassin na bigla yung nilalaman. Start ng MEC, everybody was just high on utility, mga Baksha, mga Kai, Barats, what, whatsoever. And then by the end of MSC, e biglang Ling, Nolan na yung Fanny, obviously. And then, noon na-announce na si Demon Kite yung mapupunta, sabi ko, wow, what a nice pick. Kasi naalala ko, kaya niya mag-Fanny. Uh, magaling siya mag-Ling. Kasi yun yung bago mag-RSD siya, yun yung pagkakilala sa main amateur. Hero niya, yeah. Main hero niya yun at the same time, nung panahon na nag-transition from Assassin to Utility, which was Season 9, doon siya nag-champion. so, <laughs> technically, Demon Kite talaga yung best na kunin na jungler out of all of the quote-unquote free agents sa mga time na yun. So, I, th- I thought it was genius. And Demon Kite over uh, over exceeded yung mga expectations honestly in season 14 shout out sa uh, Kite um, eventually ang uh, you settle with Dom. At masasabi ko coach ay uh, isa rin si Dom sa mga gustong gusto namin kunin sa TNC noon. Pero <laughs> wala masyado na pala kaming late. Yeah, it was too late that uh, Dom was actually kasi um, to be fair no season 14 late talaga nag-start yung pagkuha ng players namin kaya wala namin nakuha noon eh uh, siguro, what did you see from uh, Dom? Kasi ako, for me, more of an investment yung nakita ko sa kanya na parang new kid on the block, very reliable na gold laner. At I'm sure na pwede siyang maging franchise player. Yun yung the way that oh. si, kaya gusto ko siyang kunin ng mga time na yun. Pero kayo, sa inyong perspective, why was Dom your, your choice? I think ano, uh, kasi nga, ang I think yung ako ako mismo siguro hindi hindi siguro sa org pero ako mindset ko kasi ano eh gusto ko sa totoo lang gusto ko ang ano eh, kumuha ng limang limang bago lang talaga eh. Kasi ah. walang walang ano, walang star. So talaga, talaga long game ka talaga. Oo, oh, kasi kasi nga ang ang gusto ko dun sa limang bago is uh, parang mahikinig lang. mahikinig lang talaga. Pero hindi pala hindi pala pwedeng limang bago. Mas maganda kailangan talaga may star player ka. Hindi meron kang role players pero kailangan may star player ka pa rin. Hindi pwedeng limang limang star, hindi pwedeng limang role. So si Domen kasi is parang, yun nga, nakita namin yung potential na pwede siya maging star player. As in, pwede siyang, kumbaga papunta na siya doon. Yeah. Papunta na siya sa pagiging star player. So, kailangan yeah. na lang siyang uh, hubugin pa. Yeah. Parang ganun. So, yun, yun siguro yung pinaka nakita namin. Mm. Hindi na, hindi kami, kasi sa totoo lang, meron kaming, ano, Rene J na star player. Yeah. Meron kaming Edward star Edward, player, uh. di ba? <laughs> si DK mo, consider mo na ring star player. So, ang pinaka yeah. role player mo palang, Yue. Mm. So, naghanap kami ng may potential na lang na yeah. ano na at least uh, gold lane na alam mong alam mong ano. Oo. Mm, Bago ba makuha na. si Doming ay may apat na? Parang ganun. Kasi syempre may mga naunang nakuha dyan eh. Uh, yeah. Uh, I think si si si Doming Bob. I think Doming yung pinakauli. Okay, okay. Yeah. yeah. And uh, I don't think that it deserves any explanation. Doming, ang ganda ng performance season 14, season 15 din. And season 16 parang ano siya eh, parang bumalik siya na parang di, tatalo niyo I'm gonna prove all my daughters wrong. Parang ganun niya eh. <laughs> Sobrang yeah. lupit niya ng season 16 masabi ko. Um, ang daming beses ko na sabi sa broadcast and even in my podcast na nagtop si Doming ng mga stats ng season 16. And I think uh, no need to explain na kung bakit si Doming. And then eventually nabuo na nga to. Of course si Kalad ay ay, di, Bentings oh, pala. Bentings, yeah. Bentings pala muna kayo. Yeah, sa totoo lang, hindi dapat si Ben. As in, Ay. hindi dapat si Ben. As in, ano, meron na kaming mga na-scout, may mga yeah. na nakausap na kami. Ano na to ah, nag, naghanap kami ng analyst, I think ano na, uh, ah, nag-start na kami mag-practice, I think. Yeah. Or ano na. Basta, ano malapit na siya. Na, malapit oh, na. Mala- malapit na siyang mag, ano, uh, mag, mag-roster lock. Parang oh. ganon. So, ngayon, biglang nag-post ata si Ben na parang aalis siya Hmm. So, eh, may experience siya as coach. Yeah. So, ngayon, sabi ni, ano, sabi ni Labos, what if, ano, siya na lang kunin natin na, Para ano, may, na may ano pa. analyst. Uh-oh. So, ang dami na namin nakausap noon eh. Uh, iba-iba na yung mga nakausap namin. Yeah. Tapos, may mag I think may may mas meron na kaming final interview dapat eh na uh, so biglang what if Bentings na lang. Uh, so nung kinausap namin eh credibility naman na pro na. na yeah. So wag mo na interview, okay na yan. Oh, <laughs> okay na yan. Basta pag pumayag, go na. uh, ano pa, malaki pa yung reach ni Ben. So talagang yeah. complete package. mm And, iwan kami yun. Ben, joke lang, joke lang. Siyempre, um, always what's best naman. Ganun naman din yun. Uh, actually, happy nga ako para kay Ben kasi gusto ko talaga, honestly, gusto ko talaga makita mag-champion na si Bentings. Hindi, pag nakilala nyo kasi si Bentings as a person, talagang nandun naman eh. Um, iba kasi siya sa camera eh. Yeah, de- <laughs> dedication, ano rin talaga. Uh, grabe din talaga siya, si, ano, din. si Ben. Uh, alright. Um, season 14, did you guys, ano ba to? Ang, ano bang, sa, ano bang belief na management? Gusto niyo ba nilang mag-champion agad? Or were they parang nung, nung nag second place kayo, okay lang ba yung resulta or parang na-frustrate ba kayo or did you were you guys expecting to be the champions at first? Sa sa totoo lang nung binuo yung ano, yung lineup, ang unang goal mag-international lang. Ah, mag okay. mag ano lang, mag M6 lang. M6. M6 lang okay na tayo. Yun yung ano, yun yung kasi yun yung mindset. Kayo top 2 ng ano no, ng reg season. Ah, uh, top top 3 yata kami. Kasi na, eh. parang eh, yeah, top 3 kami, top 3. Ay, wait. Hindi. Naging top 4 kami sa top regular four. season. Kasi okay. dapat top 3 na kami noon. Tapos biglang natalo kami sa last game ata namin. Naging I top 4 pa. So, ang, yan, yun nga. Bali, ang unang goal is at least mag, ano, mag M series lang. Then, unang kalaban namin playoffs is uh, TLPH. Yeah. so, umabot ng game 5 din. uh So, sakit. nung, nana- <laughs> nung nanalo kami sa TLPH, parang ano, momentum ano, na. yan, naging momentum na siya. Tapos, I think kalaban namin nung... Falcon. Una, de, una namin kalaban sa upper bracket is yung Onik. Na 3-0 kami. 0-3 kami nun. Nababa agad kami ng lower bracket. Oo, oh, kasi well... Yeah. Champions. So, <laughs> yeah, yun nga. Tapos, nakalaban namin sa lower bracket, I think. Falcon and... Hindi, blacklist muna. Nakalaban namin blacklist. Oo oh, nga pala. Oo, oh, yeah. ganda nga pala ng matchup na yun. Yeah, Nag-5 games ba? 4 games? 3-0. 3-0. Okay, okay, okay. So, tapos namin matalo yung blacklist. May ano ba? May, may konting... Uh, ano, wala na. No yun yung lakad ni Owen. Ay! Oo nga pala! Oo nga pala, nangyari nga pala yun. Na, nag, ah, nagkabatiyan naman after. Yeah, oh. Ano yun? Sa totoo lang, ano nga si Doming, sabi nga sa amin pagtaas ng game, Coach, ba't ganun si Oheb? Ganun oh. siya. Hindi ko naman siya inaano. Uh. <laughs> Sabi ko, Meng, alam mo ba na si Boss Rada may kasalanan dyan? <laughs> Kasi, uh, nung, I think, may isang season kami na may tinawag kaming ano, angasan nyo yung kalaban nyo. Ah, Kumbaga, right. aurahan nyo. Alright, para kabahan alright. habang naglalaro. Alright. Sarang ganun. So sabi ko, tinatry lang ni Oheb sa'yo yun. I see, I see. So kaya ganun yung, ano niya, yung dating ah. niya. Kumbaga, ngayon, tingnan mo, ino-overthink mo. Eh kung ino-overthink mo yan nung game, matatalo ah. tayo. Buti uh, ah. in-overthink mo, tapos, tapos na. na. Alright. So, yung mga, ganun, kumbaga, papasok sa'yo yung... Okay, okay, ano okay, okay, okay. So, parang ganun lang siya. Tapos, sunod na nakalaban namin is, Falcons. I think, yeah, Falcons. I think Brent pa that time season 14. Falcon Safety Bren. Yeah, Falcon Safety Bren. Uh, so, ay, oo, tama, tama. Sila, ano pa, sila few. Yeah. Oo. Ah. Yun yung ano, I think yun yung game na masasabi namin, nakabawi na kami sa Bren. Finally, after Finally, long after time. season 12. Uh, ah, tapos regular season, di na siya matapos. Uh, so, I think, yeah, natalo na namin. Then, finals again, Onik. Whew. Sa totoo lang, ano, uh, hindi, si, parang parang game 5 noon, parang suko na kami. uh, <laughs> Grabe yung buhat ni Yui noon, si Sicilian. Uh, ah. Yun yung Sicilian game 5. Oh my God. Nung nanalo kami ng game 5 ng finals, hmm. nabuhayan lahat eh. Kasi, ano yun eh, I think, uh, ah, 0-2 na kami. Yes. Naging 2, uh, one, naging 1-2. Yeah. Tapos, nung 1-3, ang usap Match namin noon, na ano eh, nung 1-2 pa nga lang, usap na namin, ano eh, hindi pa tapos, mahaba pa. Ah. Kumbaga, kaya pa. Nung 1-3, Ganun pa din. Ano pa, ah. masigla pa. Ah. Pero nung na-earlyhan kami, Ah, medyo parang hindi ata para ah. sa atin. Parang Tahimik na ganun. kayo parang ano. uh, tahimik kami sa back. Yung, yung shot call nila is, ano, ano lang, ah, kaya pa yan. Kaya pa, Lang. Oh, pero alam mo yung, yung boses nila, ano na, parang, oh, na, pagod parang na. wala na, oh, parang ganun. Pero nung manalo kami ng game 5, <laughs> pagbalik nila sa backstage, parang nagising lahat eh. na, ano, parang, ano to atin to. Atin to. Parang, yes. parang ganun na yung, Uh-oh. ano, ganun na yung mindset. Kaya game 6, ano, di ba? Dominant. Dominant yung game 6. Tapos game 7, 10k gold lead. Alam, alam mo nilang ano eh, kumbaga parang kaya na eh. Kumbaga uh alam na namin, kaya na namin. So, that comeback, yun ang pinakamasakit. uh Sobrang... I Grabe yung roller coaster of emotions yun on coach kasi from tanggap nyo mm. na hindi na kaya to biglang hope and then you're actually dominating. dominating. Technically speaking, ng mga na yun, masasabi mong, this is Blacklist. this, ah, this is uh, Aurora. And uh, coach, uh, nag, nagkaroon ako ng, nag, ano kami yun, nag-analyze kami nila, eto Max nila, Marky, so mga reliable naman to mga sa, sa paningin nila. They, we, we, we all felt that the draft in games 5, uh, games 6 and 7 sa inyo eh. Ang, ang tanong sa akin ni Boss Rada nung game 7, pag, pagbaba namin sa stage, sabi niya lang, kamusta draft? Sabi ko, boss, draft of my life. <laughs> yun lang sabi ko sa kanya. <laughs> yun na yun. As in, alam ko na. So sabi ko, alam ko na. Ano na to? Atin na It's to. in the bag. Hmm, wala na to. Lista mo na. <laughs> Parang uh. ganun. So, tiwala na lang tayo sa kanila. Yun na talaga yun. Yeah. So, kaso yun nga, ha, some, di, di ko talaga in-expect na ano, na magagawa ng paraan ng Onik yun. so, yeah. I think yun na yung ano namin, signature namin eh. The Chocorona eh. <laughs> Wala na tayo magagawa eh. I don't think it was a... Would you say na choke yun? Um, would you... I think... Sa execution ah. Execution. I think ano, doon talaga papasok na ano, uh, may kulang pa sa ginagawa namin. That's what I felt like. Na parang tingin ko... Kasi... Iba yung choke na may mali ka talagang ginawa. As in like uh, you let it go. May... I think you there, there's something lang na hindi pa lumalabas sa practice yeah. or sa ano. That could have been that. Kasi I felt like, honestly, ang ganda talaga nung Gatot catches sa game na yon. But I wouldn't attribute Edwards sa Gatot. Parang ganun. So wala yeah. pa yung ganong classing yeah. mastery and everything. At the same time, there was just a small factor na naisip ni King Kong na masasabi natin yun, outplay. Yeah. Which is not a choke. First, ano yeah. yun eh, first error yun eh. Yeah. Nag-force talaga. As in, oh. hindi, hindi, hindi siya choke eh. Mm. Ano talaga siya? Play ni Onik. Yan, yun. Maganda yan. yung play. Ang problema lang, ang pangit ng naging reaction namin. Kumbaga, oh. may, ah. may halong, may halong kasing, hindi ko masasabing taranta, pero may halong overthink dahil lang sa ginawa ni King Kong. Kumbaga, napa-overthink na, ha? Ma, ma, ma, matatalo pa ba kami? Kumbaga, dapat ba kami pumush? Ididep ba namin? Yeah. Parang ang dami mong overthink. Tapos, nung pinanood namin yung replay, tingin ko para sa Onic talaga eh. Kasi merong instance doon na nakuha nila yung Lord. Mm. Walang hero ng Onic. Alam mo sino nakuha? Yung Lord ni Vexana. Oo. May isang instance doon. Tapos, yung Meron talon ni Edward sa base. Oo, oh, yung, yung the, the controversial one. Ah, uh, yung, yung controversial. Good talaga yun eh. Ano lang, kaya lang kaya lang pala walang minions doon sa loob nakasama yung Lord na hold ng Lord ni Vexana. Oh, yun na, na agro. Na, yun nga napunta Which is, kailan, uh, how many times did, yun nga, that never, that will never happen sa Scream. <laughs> yun nga, hindi, hindi, parang, parang napakaliit na chance na mangyari uh, yun, di ba? Na yung minions mo na dapat didiretso kasama ng Lord, yung Lord dumiretso yung minions yes. pumunta sa, sa Vix, ano? Sa Vix. Di ba? O baga parang ang liit ng chance na mangyari yung gano'n. Na doon mo masasabi na, ay, sa kanila talaga. Uh, <laughs> hindi talaga sa amin. And we're not saying na bug yun, guys. Ha? Ah. Yeah, ano yun? Bug, uh, Pixel lang na layo. Ganun yeah, yung, lang. Yung, kumbaga, yung chances lang na mangyari is mm. maliit. Yeah may ano kasi yung based sa sa study ko ah, may parang may yung may attention span <laughs> ang tawag na attention span yung minion. Yeah, yung na parang square. <laughs> yung square na or yeah. pabilog ba yun ko kung ano man. Tapos uh, kapag parang every attack niya nagaka calculate siya. So sa, parang sa atake ko na to, ang atake ko yung pinakamalapit. Yeah. Pag pag wala makakitang hero, ito mo nang si, si Lord or kung ano man. Yeah. Tapos next attack ako, doon ulit ako magde-decide. Parang yeah. ganun. <laughs> Ganun, yeah, ganun talaga siya. As in, yung box-box kasi yun. Uh, hit so, box or something like yeah, that. parang ganun. So, yeah, I think yun talaga. Eh. As in, hindi talaga para sa amin eh. uh Pero yung season 14 na yun, masakit, oo. As in, kasi game 7, ando doon ka na. Game 7, lamang ka na. Yeah. Kumbaga, ano doon ka na, isa eh, point na yun eh. Kaso, alam mong ano, tanggap namin yeah. na, na tanggap namin na hindi pa pang, ano eh, unang season lang natin eh. Oo. Unang season natin, ano, kung kung nagawa natin yun, parang, parang miracle yung nagawa natin. Nag-champion ka ng first season mo sa MPL, di ba? Yes. Parang, MPL PH, di ba? Parang, so, sobrang hirap. Tsaka yung ginawa natin, unang season natin, nag-international tayo. Kumbaga, hindi na, hindi na siya, parang, It's not a failure. Y- yung, yung ibang team ilang season na. Diba? Exactly. Di ba, exactly. Di ba naging exactly. <laughs> tayo, nag-international tayo. Exactly. Diba? Kaso uh, nga lang, nagkalat. yeah. Doon so, sa M6. MC. Okay, uh, so ah. let's uh, quickly talk about that. And uh, I I believe nakausap ko na si Ben about it. Panoorin niyo na lang yung uh, explanation, yung AG explanation with Ben. Uh, magkaiba kami siguro. Ay, <laughs> actually. so, and I'm sure magkaiba kasi I think in uh, if I remember it correctly, uh, mas ma, mas nakapag-adapt lang yung mga ibang teams talaga. And there, yung uh, sinabi niya doon is yung screen partners na napili niyo din ng mga time na yon. Unfortunately, sila yung nakatapat niyo. Yeah. And 50-50 kasi yun sa mga <laughs> Ah, uh, yeah. I think ang laking factor ng Swiss stage talaga. As in, sobrang uh, laki. As in, uh, yung mga nakatapat <laughs> namin katulad ng Team Flash, ng Falcon Myanmar, uh, ano yun eh. Na, kumbaga, na, naka, naka-scrim talaga namin. Oh. Ng ilang beses. Yeah. So, tapos, yung tinalo namin doon is yung, I think, yung Turkey na iba pa team nila noon eh. Uh, ano ba bang team nila noon? Uh, Fa- eh, ins- incendio. Incendio. Incendio Supremacy. Oh, oh. Yeah, yun yung team nila. Yun lang inatalo namin. Tapos, yeah. nung nagbunutan ulit, Liquid. Liquid naman. Mainit. Mainit Kumbaga, kung, kung na-skip man lang kami sa likod, baka may chance na mag-playoffs yeah, yeah, kami. Pero yun nga, hindi para sa amin kasi, tsaka dapat ready kaming kalabanin course, yung liquid. So, as in, I think, ano? Well, uh, would you say na naka yung pressure I sa think, mga... Hindi yung pressure eh. I think, meron kaming maling ginawa pagdating namin ng Malaysia. Maling ginawa? What do you mean? Like uh, Ay, as an org or? Uh, as as kami kasi, um, meron kaming ano, meron kaming bootcamp sa ano sa Malaysia. 'Di ba? Meron kaming bootcamp doon. Yung bootcamp ng Dota. Yun napuntahan ko? Y- hindi ko alam. Ay, hindi ko pa pala alam na napunta ko. Pero basically si Sir Eric, shoutouts to you Sir yeah. Eric. Dinner kami doon sa three story na uh, four story. Yung sobrang ganda ng bootcamp. Yeah. Pitulak, parang yeah, parang ganito lang din na ano na parang ganito style may ah, mga oh, tatlong floor yan yeah. tapos ano. Tapos so ngayon gusto namin i-maximize yun. Ang problem namin, one hour yung biyahe. So, dahil gusto namin ng... To the venue? To the yeah, hotel. Ah, kasi, okay. Kasi ano yun eh, four days yung practice time ata or six days, parang ganun. Mm. So, ngayon, in between kasi ng practice pa na yun, nung days na yun, merong ano, merong... Media day. Uh, may media day, merong ball, yung... Gala. Gala. Mm. So, anong nangyari? Gusto namin maximize yung bootcamp kasi ang ganda eh. <laughs> Biyahe kami. Ah, sobrang ganda ng bootcamp. Biyahe kami eh. araw-araw. <laughs> So, one hour in, one hour out, two hours. So, Bali, one, minus one scream. Oh, hindi naman siya minus one. Inagahan eh. namin. Tapos late kami uwi. So, I think may factor yung fatigue namin that time. Kasi nga, sa totoo lang, bago ah. kami dumating ah. doon, ang mindset namin, wala tayong pakialam kahit mapagod tayo. Kaya tayo pumunta dito para mapagod. Yun yung mindset namin. Kaso, nung time na ng tournament stage, doon mo na mararamdaman na bakit parang ang bigat ng katawan ko? Yeah. Bakit di tayo makapag-isip ng maayos? Di Ba't di tayo makapaglaro ng ano? Kumbaga hindi mo kita kasi yun eh. Kasi nga sobrang enjoy namin nung ano, nung pagdating namin doon. As in, ina-enjoy lang talaga namin siya. Tapos alam namin na, ang, yun nga, sabi nga ni Ben, yung mga nakuha naming scream partners, maliban doon sa mga nakalaban namin, is medyo madali talaga yung naging screams namin. As in, wala, ata, wala tang tumalo sa amin <laughs> sa scream. I think Uh, nasa 28-0 ata kami. Parang, What? 20, 28? Pero yun nga. May streak kayo na 28-0 ng ano? Scream. So, God damn. Y- yun, yun yung mindset mo na parang, walang may kaya sa amin. Uh, wait, paano na, mayroon, mayroon mga nagsasabi na parang quote-quote na iwan sa meta ang uh, Rora. Uh, may, kasi parang hindi kayo napag Bruno or something. Yeah, ito ito yung ito yung ano, ito yung sinabi nung regular nung knockout group stage. stage. Ay, ng group, group stage, tama. Na iwan kami sa meta. Oo. Pero pagdating ng knockout stage, lahat yung... ng hero namin nandoon sa knockout. Di nyo ka nalabas. Ah! Hindi, hindi. yung mga ginagamit namin nung knockout, yun, ay, nung, ay, nung, nung group Swiss. stage, oh, nung Swiss stage, yun, yung ginagamit ah, nung ano. Okay, okay. Ginagamit nung knockout. So, hindi kayo iwan sa meta noong time na yun? Yeah, ang mindset nga namin, nauuna kami. Mm. Kasi ah. napagdaanan namin yung ano, during screams, napagdaanan namin yung meta ng Swiss. Yung mga Fredrin. Oo, oh, yung mga, mga ganun. ganun. Kumbaga, dumaan kami doon na sa screams okay. pa lang na-experience na namin kumalaban ng mga ganun. Ah. So, nandoon na kami sa next. Ang problema, pagdating ng Swiss kasi, dahil BO1 nga, kailangan pala namin i-tone down muna. Kasi kami alam na namin na ito yung magiging meta. Dito okay. na tayo, next step na tayo. So, nagulat kami nung pagdating ng Swiss. Dahil BO1 nga, ala, bakit doon pa rin sila sa ano, luma? Aba, so hindi kayo iwan, nag-skip kayo? <laughs> hindi, hindi siya skip eh. Nadaanan namin eh. Kumbaga, uh, ah. advance na kami. Kumbaga, doon na tayo sa best best natin, di ba? Kaso, yung iba pa lang teams is hindi pa, kasi hindi pa naman nakikita yung mga games. Eh, yes, di ba? Wala yes. pang, kami kasi scrims pa lang, alam na namin na, ay, ito na yung meta. Ito na yung meta uh, sa scrims, di ba? Tapos pagdating mo doon, ay, bakit nag, parang parang iba. Okay, okay. Kumbaga, dapat, kung, kung BO3 'yon, masasabi mo, "Uy, game man, ay, dito pa lang pala sila. So, may chance ka pa na, ay sige, adjust natin. Yeah. Diba? Kaso dahil BO1, medyo ang hirap ng parang next game tayo bawi. Eh, hindi natin alam, itatondon ba natin o iaangat ulit natin. Kasi hindi natin alam sino sunod na kalaban. So, oh yun yung God. medyo problema namin nung BO1. Kasi pag BO3 yan, kung anong ginawa nila BO1, ah, adjust na tayo. Ito pala yung gusto oh. nilang laro eh. Edi dito tayo maglaro. Parang ganun. So, ma, mas, is it safe to say na MTB slash Aurora is more of a best of three team than a best of one team? Uh, yeah. Wow. I ah. think, kasi ano, uh, I think, um, isa kami sa pinaka, ano, pinaka, I think masasabi kong ano, maayos mag-adjust. Yep, I agree. So, I agree. kaya namin i-adjust kung ano yung dapat namin laruin. Yeah. So, depende kung sinong team yung kalaban. Yeah. The, in, the infamous Meng was uh, Meng Beatrix. Lamang din kami na. you were leading. Yeah. Uh, to be fair, bago mangyari yung Meng na yun, may magandang play ginawa yung TL. Yeah. Actually, kaya yeah. napitas kayo. So, Kasi kudos na naman sa sa TL ng mga time na yun. Tapos, we were thinking na parang Lord na kayo nun eh. Dabag mapapalord na kayo. Tapos, ang uh, pagkakakwento sa akin ni uh, Ben ay in theory, hindi naman talaga dapat nang pumitas ng mga time na yun. Talagang napa-overplay yung ano. Yung, yeah, parang ganun. Sobra ng, parang isang play na lang yung gagawin mo, bakit mo pa gustong gumawa ng dalawang play? Yeah, parang, parang ganun. ganun. Yeah. Parang ganun. So, may, may factor siya. Pero yeah. ako kasi lagi sinasabi sa, ano, sa players, basta confident kayo, gawin nyo. Kumbaga, yeah. alam mong confident kayo. Kumbaga, kung ano yun, kung normal na scrims yun, ang nangyari na yun, ano yun? Uh, walang sablay doon. Pero syempre, yun nga, sabi, gaya ng sabi ko, may factor in na uh, ano kami, uh, may fatigue factor, yeah. meron kaming ano, meron kaming uh, tawag dito confident na ano to eh, kayang-kaya namin to yes. eh. Parang ganun. So, parang parang may mali talaga sa ginawa namin that time pagdating yeah. namin ng Malaysia. As a uh, as a team, as an org and uh, everyone. Yeah. yeah. yeah. Um, Pero ako, ako ako ako tingin ko ano yun. Uh, Akin talaga yun. As in, uh, What do you ah, mean? Kasi, dapat na-realize ko na eh. Kumbaga, dapat ako as, as head coach, ano eh, before pa dumating sa ganung point, dapat nakagawa na ako ng ano eh, ng action. I think nakagawa ah. kami ng action ano na eh, second uh, after na namin matalo ng dalawang beses. Kaya kaya kahit pa paano maganda yung performance namin ng ano, day 3, yung uh. day, nung third third match namin. Kaso, yun nga, pagdating ng fourth match, kahit pa paano goods yung performance eh. As in, hindi sasabing uh, pangit yung naging laro namin sa TLID. Eh. Maganda yeah. na kahit papano. Pero hindi pa yun yung full potential kasi ng team. Yeah. So, uh, I think medyo late late ako nakapag-adjust. I think yun talaga. As in, dapat, dapat ano ko na, uh, before pa nag-start yung tournament, dapat nakapag-adjust na ako. Yeah. Di siya, parang na-foresee na sana. Yeah, na dapat. Yeah, da- kaya, kaya ako, yun yung pinaka-regret ko that time na sabi ko, masyado rin siguro, siguro, masyado, dahil nga uh, win streak kami sa scrim, baka ako rin sa sarili ko naging confident yeah. na hindi dapat. Fatigue is very scary, coach, kasi you will never feel it. And lahat tayo, dahil competitive, at the same time, parang may, nag-feed off tayo ng energy ng isa't isa, hinding-hindi natin makikita yung fatigue. At as, uh, alam mo yung isa sa mga toxic masculine na parang, hindi, hindi naman napapagod. Yeah. Parang, hindi mo talaga sisim. As in, kahit, kahit kami, ano eh, never naming, ano, never naming, kumbaga, ramdam mo siya pero never mong isipin na hindi, hindi pagod yeah. to. Exactly. Ano, ano to, kaya ko to. Uh, parang ganun. That's what I am with casting, with uh, uh, even sa podcast na parang alam ko hindi hindi ako pagod eh kakap mm. kapel bigyan mo lang isang kape okay na lalaban yeah, na ganun, di ba parang But ano eh you will you will you'll be surprised na pag pinanood mo na ulit yung mga ginagawa mo parang ah, parang pagod ako nito pala yeah. no? may mga ganun may bigat um and I guess na hard learning hard hard lesson na yun to learn. Yeah. I'm sure na hindi nyo manaulit <laughs> sa susunod. Yeah, ano na yan. Kumbaga, that time pa lang, nung, I think, di ba, natalo na kami na MSync. Uh-huh. I ah. think, uh, three, four days na nakapagpahinga kami and nag, nag-usap na kami. I think isa na yan sa, ano, pinag-usapan namin ni nila Boss Rada, nila Dex, na, na di na maulit. Onwards, ito na yung kailangan yeah. natin gawin. So, I think, yun yung in-apply namin sa MSC nung nasa Turkey kami. That's right. Uh, nat- nat- in-apply nyo dun sa mga play, mga players na Aurora 30. 30 yeah. yeah. Um, question lang. Um, ah, did you guys ever blame... Wait lang. Ay, Pwede mag-CR. Ay, sige. Sorry, sorry. Ayun. So, ang tanong ko, tanong ko lang, very quickly lang, meron bang sumisi kay ano, Domen, syempre. Ayan. Ah, hindi. Sa totoo lang, ano, walang, walang, walang, walang time, I think, na umabot kami sa may nagsisiyan. Okay. As in, ever since, I think, sa lahat ng team na nasalihan ko sa pro, uh, sa amateur siguro meron. Pero sa sa pro, I think, uh, never dumating sa point na nagsisiyan yung players. Hmm. As in, players kami coaches. As in, wala kaming, wala kaming tinuro na uh, kasalanan mo. Tayo. Kasi lahat kami, ano eh, I think, ang mindset kasi namin, magkamali ang isa, mali ng lahat yun. Okay. Kumbaga, yeah. lalo na ako, ako, ako kasi ano, lagi ko sinasabi ano, uh, pag natalo, ako na lang. Ako na lang yung sisinyo. Wag na yung players. Kumbaga, sa ako yung leader. To. Kumbaga, uh. Hindi, maliban sa management, sa lahat ng, ano, lahat ng nanonood. Uh. Ako na lang kasi, at least ako, kung ano man yung sabihin kasi sa akin, ano, tatanggapin ko lang yan. Kumbaga, uh wala naman sa akin yan eh. uh Kumbaga, kumbaga, at least yung condition ng players is goods pa rin. Yeah. So, I think ako kasi kaya kong tangkihin. Kaya sa akin na lang, parang ganun. I see. And what, the result after nun is pumunta kayo ng season 15 naman ng, I would say, also impressive kasi nag-top 2 pa rin. Tama? Tama yeah. No? Tapos natalo nyo pa yung Onic Liquid din eh, no? Nung, yeah. Nung regular season agad. Tapos parang nagkabawian lang nung... Uh, Nag-ano kami din, 7 win streak. Exactly. Tapos natalo oh. kami ng Liquid Onic din. Oo, oh, parang ganun. Yeah. Tapos, uh, hindi uh, ko alam nangyari yung, sa playoffs. <laughs> Yung, Kasi na, nag five games sa Onyx, di ba? Yung season 15. Season 15 uh, um, dito ko nababalikan yung sinabi ko kanina na 70-30. Okay. So, nanghinayang kasi ako ng season 14 na kaya kami umabot ng game 7 kasi ang ganda na naging draft. Yes. Uh, di ba? Kumbaga, masasabi kong yung game 6, game 7, may factor na yung draft. Okay. So, doon ko na-realize na parang parang kaya na ng players ko sa execution. What if gumawa na ako ng sistema ko sa draft? So, yun na yung time na masasabi kong 50% draft, 50% execution. Okay. So, dito na papasok. So, yung parang yung initial plan niya is nag-start ng season 15. Kaya season 15 namin, kahit papano, kahit papano, hindi ko naman masabing maayos, pero kahit papano, kaya, kaya rin maganda yung run, regular season run namin is may factor na doon na maganda na yung, ano, maganda na yung draft. Yes. Med- medyo naayos na. Pero alam mong may butas. Kumbaga, alam mong may kulang pa. So, matapos ng season 15, nung nag-Turkey kami ni ano ni nung nag ano kami, nag Aurora Turkey kami ni Dex. I think doon siya na polish. Doon na polish yung ano, yung mer- meron pa ring ano, hindi naman 100% pero nagkaroon kami ng idea kasi nga may iba pang ginagawa si ano, Aurora Turkey. So parang nadagdag pa siya doon sa kumbaga yung season 15 initial draft tapos uh, kumbaga step 1 stage 1 uh, ah, stage 1 tapos pagdating ng uh, ah, MSC MSC naging stage 2 pagbalik namin dito stage 3 tapos moving forward improving pa rin siya so I think yeah. yun din yung malaking factor ng season kaya nga season 16 ano nakuha namin yeah, yung yeah. title diba so ano lang uh, yung I think I think dun lang sa ano sa time na nag uh, nag-start akong ano, mag-focus sa draft. sa draft. Naging naging ano siya, naging okay. effective. So This is interesting. Kasi medyo nasagot mo yung dapat tatanungin ko eh. But let, let's uh, step back a bit dun sa mismong playoffs ng season 15. Uh, ah, natal very close na laban sa Onyx. Um, but unfortunately, hindi naabot sa upper bracket. And then sa lower bracket finals was Falcons ba? Yeah. 3-0 oh. din. Uh, five. There's it. Five games yung ano eh, sa Onyx eh. Yeah, tas na Oo. 0 kami sa ano sa Falcons. But kaya ano bang ano bang generally masabi mong reason bakit ganun yung naging ending ng 15 if you can still remember? I think ano lang din talaga eh. Uh, frustrated lang din siguro kasi uh, expected na mananalo kami sa Onic. So, Okay. pwedeng may factor. Kasi, uh, wait. Oh, mahirap matalo ng 5 ano games eh. eh. I think nung nung alaban namin sa Onic, 2-1 na kami. Tapos game 4, may lead kami. Yeah. Tapos I think naka-funny kami ng tinamaan ng pana si ano si kahit habang naka-cable. Yeah. So doon nag-start yung comeback. Then game 5 natalo ulit kami. Yeah. So parang parang ang mindset na lang na, ano na eh. Parang dapat panalo na eh. Ah. So, so di kayo napag completely reset the following Hindi, I think nakapag-reset naman pero may factor in pa rin na bukas laban natin pwede tayong malaglag. Eh, ah. ang bigat ng dala natin kasi ang mindset number 2 tayo. Okay. Ano nga yun, yung number 2 namin, same standing nga sa ano yun eh. 12-2 ata kami nun. Something like that, yes. 12-2 tapos mas, mara- mas mataas lang yung uh, points ng liquid. Uh, liquid kasi nga mas marami silang 2-0. 2 zeros, yeah. So, kumbaga ang bigat ng dala namin na parang And then Onyx was top 3 yata. Uh, yeah, top 3 sila. Sila yung una namin nakalaban. Yeah. Ah, yeah, tama. Kasi ah. galing oh. silang ano, na game 5 sila na Twisted. Twist, yeah. Mm. Mm-hmm. Umabot silang game 5 sa Twist. Tapos yan, uh, frustration. Yeah, frustration siguro. Pero, ano rin eh, I think may factor din ano, ang tagal kasi nung break nung season ano, season uh, season 15. oh, mag nag-Holy Week pa, no? Three weeks yung break nun. Oo. So, I think sobrang sobrang laking chance na makahabol ng mga teams. teams. At mabasa yung ginagawa nyo kapag malaki yung break. Parang na-reset. Parang hindi na naging factor regular regular season. Regular season, yeah. <laughs> Kasi nga masyadong matagal yung break. Yeah, so, okay. I think kaya ano kaya ibang ibang teams din eh, ibang uh, kumbaga ibang lakas yung meron yung mga teams pagdating ng playoffs kasi alam nilang reset na. All right. Now, this brings us sa uh, season 16 na uh, in relation na sinabi mo dun sa draft. Kasi my qu- question would have been, ang main criticism sa blacklist but and eventually dun sa first part ng Aurora is the draft. And I'm not saying because I personally think that way, pero kasi yun yung usually yeah. sinasabi ng mga tao. Yeah. Uh, in a way, ang um, pinaka naalala ko talaga ng season 14 is mas maganda yung draft niya ng 6-7. But uh, di lang na close out. Season 16, masasabi ko na perfect yung draft. I think nasabi ko naman yun sa, yun sa podcast before. Si Midnight sabi niya meron daw siyang uh, uh, na-develop na something na parang sabi niya um, pinaka-accurate. Accurate yung term niya sa, sa inyo sa drafting I don't know what that <laughs> means, actually. Pero in a way, parang na- nafe-feel ko na parang you're making all the right moves. So when you're drafting, na meron kang ile-layout na strong hero or whatever, meron kang, may ganong mode na parang ito yung ipaprioritize natin, then ita third pick mo isang safe pick, tapos parang fourth yun na mag, magiging aggressive ka na. Parang ganun ko na siya nakikita eh. I'm sure na may ibang sistema, hindi ko natatanungin yan. But I'm just surprised that you yourself said na kailangan ikaw na mismo gumawa ng sarili mong sistema sa drafting. And uh, since nasagot mo na yung tanong na yun, I'm just uh, happy na meron ganun. I'm amazed. And uh, sana, maka, sana makita pa natin yan in, in more parating ng M7 for sure. Pero ano na, GOTF muna. Yeah. Um, so, you had an almost perfect run. Uh, technically speaking, kayo may pinakamahabang streak sa Pilipinas. Sa MPL. Kasi 15? Uh, 15. Yeah. Ay, ang sakit no nangyari sa, sa, sa Grand Finals. I can't imagine sa inyo. So, we, nandito na tayo sa, I guess, the most difficult part of, the, of this podcast. What happened? ng finals, coach? Sa totoo lang hanggang ngayon, ano, uh, ang dami pa namin in-overthink. Ang dami naming what ifs. Pero, sa totoo lang, sa lahat ng lahat ng top 2 ko from, I think, season 11, lahat na naging top 2, ito yung pinaka-frustrated ako. As in, as in masasabi kong ano, yung, yung mga top 2 namin mga nakaraan, tanggap ko pinakamasakit nung nag-game 7 kasi alam mong ano winnable. na eh, winnable na. Pero ito yung pinaka-frustrated ako. As in, kumbaga, frustrated ako kasi ano, uh, tingin ko ano, uh, number one, pagdating sa draft, um, hindi to yung regular season draft namin. Number one. Uh, kahit nung playoffs eh, I think playoffs draft namin, goods pa rin naman. Maliban lang talaga ng finals. Number two, hindi rin ito yung 100% uh, execution namin. Kumbaga, iba yung naging execution namin ng regular season. Iba yung lalo ng execution namin ng upper bracket. Kumbaga, hanggang ngayon, nag, nagtatanungan pa din kami, bakit, bakit tayo naging ganun? Kumbaga, bakit, yes, ano, uh, malaking factor yung ginawa ng TLPH. Pero alam namin na ano eh, malaking factor din na hindi kami ganun maglaro eh. Hindi kami ganun mag-draft, hindi kami ganun maglaro ng finals. Yeah. So, kaya sobrang, I think, ito yung pinaka-frustrated ako na ano, na Sinabi ko rin naman sa buong team na ano, sabi ko, ito yung season na, ito yung finals na pinaka-frustrated talaga ako. As in, yeah. ano, hindi ko hindi ko rin expect na ano na hindi man tayo makaisa. Yeah. yun yung yun yung pinakamasa. Yes, dikit lahat ng laban pero hindi tayo nakaisa. Parang parang hirap lang isipin na ano na nag-dominate ba talaga tayo? Parang ganoon. Yeah. Yun. Magka identity crisis <laughs> kay bigla sa dulo. yeah. Pero I think ano uh, ah, yun naman siguro yung ano, kinaganda. Nung, nung nag-cool down naman ako, tapos kinausap ko yung ano, sila Boss Rada, kinausap ko yung mga players. Uh, pinarealize ko muna sa kanila kung bakit ba kami natalo. Kumbaga, in-game. Hindi to outside game. Pa. Objectively speaking. Yeah, objectively. Na to. kasi nakapag, nung nakapag-reset na, nakapag-cool down na, yeah. yun yung una kong ginawa. As in, gusto kong ma-realize din nila na uh, ah, ito yung mali natin ginawa in-game tsaka sa draft So, ito yung kailangan nating ayusin pagdating natin sa international. This is, ito yung objectively reason bakit tayo natalo. Now let's figure out bakit tayo umabot yeah. dito. Why did we commit these mistakes yeah. first place? And I'm sure that the, that will go for surely outside of the game na siya ng yeah. mga factors. Siguro nagkaroon kayo ng ano, no? Ng mga tanong na parang, ano ba to mali ba yung gising natin? Ano meron? Ba't yeah, may mga ganun. May mga ganun factor na gutom ba tayo? <laughs> Kulang ba tayo sa tulog? Nasobrahan ba tayo sa, sa, ano, sa train, training, yeah. sa content? Kinontent ko pa kayo noon before that. <laughs> yeah. Nag-post pa ako ng podcast. <laughs> Diyos ko. yung podcast mo daw na may, ano, may, may sumpa. Hindi ko, hindi ko ma to be fair, tama si Lena. Nung pinost ko sa Falcons, <laughs> nalaglag yung nalaglag Falcons. Falcons. Pinasoy namin. Oh, to pero, be fair. pero ito pa, sabi ko sa'yo noon, one day na lang. Kahit i-post mo na. O, oh, di ba? <laughs> one day na lang naman yung tono. I-post oh. mo na, oh. okay na yan. <laughs> Yun nga eh. Kasi guys, merong, merong part doon na parang pinag-isipan namin maigi ni MTB kung ipapost ba kasi medyo may konting ano siya eh, about dun sa, sa, sa specific na hero, di ko na, bahala na kayo, hanapin nyo lang doon. <laughs> And I think na nung time na yun kasi parang, in a way, maganda na nga naman na i-post na siya kasi last day na. Tsaka, hindi naman na mapapanood ng liquid yun. <laughs> Imposible naman na, ano yun, in-upload ko yun, tapos mag-spend pa sila ng oras panoorin. Ano, na, hanapin lang yung part Para hanapin lang yung part na yun. <laughs> Wala na, imposible. So, talagang inconsequential. And I was like, okay, fine. Tama naman kayo. Nagkataon na ganun. But I always, uh, I always feel like, na ano, parang, sinat inahumble ko palagi sarili ko na well, imposible na ang isang team na bumuo ng ilang buwan na ah. gagawin nila ay dahil lang sa pagpost ng isang tao. Hindi naman related sa kanila. So, ah. tinanggal ko na yun. Um, I would feel na puro kayo mga questions na mga <laughs> time na yun na parang, mali, dapat kasi hindi dito yung sinuot ka lang. Hindi wala yeah, lahat, kasi lahat ng pwede mong ano, pwede mong yeah. isipin. Who, who was the most um, sino pinaka-naapektuhan? na nakita mo? Na parang... I think ako eh. Uh, ah, kasi sin- inamin din naman ni Boss Rada sa akin. Sabi niya, first time kong nakita si MTV sa backstage na sobrang frustrated. Sabi niya. So, sabi ko, da- sabi ko, natalo kami ng ibo, ilang seasons. Never nilang nakita yon na ganun ako, di ba? Mm. Kumbaga, I think, yun nga, aki, I think, ako talaga yung ano, pinaka, pinaka yeah. naging frustrated that time. As in, hindi, hindi, hindi, mm. tanggap ko natalo kami eh, pero alam mo yung, hindi mo na kami lumaban. Uh, <laughs> Parang ganun. Bakit yeah. hindi kami nakalaban? Parang hindi kami nakapalag. And I wonder, like, uh, uh, initially, coach, sabi natin hindi mo pa na-figure out, but what are the external factors that uh, kahit isang example lang na pwedeng makapekto na parang yung sistema na binuo mo, all of a sudden, did not work the, the final day? Uh, I think ano, pinaka, pinaka, I think, ano lang naman to, outside the game factor na hindi siya totally proven. Pero I think, masas- masasabi ko yung, alam mo yung, uh, kapag nabunutan ka ng tinik, alam mo yung, uh, halimbawa, mindset mo, mindset mo, makapag-international lang kami, okay na. Tapos, dumating kayo ng finals na, ay, okay na ako. Nakaabot naman na kami ng, parang alam mo yung nabunutan ka ng tinek. Na okay. Parang nakahinga ka na. Unlike dun sa, alam mong hindi pa tapos. Oo. Uh-uh. Pero May, hindi yun hindi yun yung factor sa amin ngayon eh. Pero yun yung isa sa mga factor na pwede mong pwede na consider mo. Yeah, kino-consider ko na baka baka naging nabunutan na kami ng tinik kasi international lang kami. Pero hindi Uh-oh. talaga eh. I think sobrang sobrang dahil sa dami na namin beses na lumaban ng finals, isa na yun sa pinag-uusapan natin eh, na baka naman ano ah, baka naman nabunutan na kayo ng tinik. Uh-oh. Mga ganun. Ay eh uh, meron ding meron ano yan eh, parang iba siya per person, iba siya per team. Yeah. Like Liquid, they will I'm sure that they they have said before na parang baliktad naman sa kanila. Mas nagpe-perform sila ng malupit kapag wala Mas, ng pressure. Yeah. Parang ganun. Kasi nung parang first time kayo nakatapat, masyado mataas weight kasi pa M7 yeah. na yon. At nung nag-qualify na sila, biglang ganoon naman sila, nag-ibang form. Yeah, so, possible din isa rin sa mga factor na tinitingnan, possible din na once kasi matalo mo isang team, so iniisip mo, kaya, ah, mo na sila. so, di ba? Parang Especially in a short span of time. Yeah, di ba? Kung parang, ay, hindi kami kaya niyan, di ba? May mga ganun na hindi mm. natin, hindi natin masabi kasi uh, iba talaga. Eh, iba yeah. Talaga And I'm sure that you're still the process of figuring that out and hopefully ay makaabot siya pagdating ng M7. Uh, what is the general mood of the team right now? Kasi it's been, sa ngayon, uh, ano po ngayon, November 26 ba ngayon? 27 na technically. Yeah. Uh, <laughs> uh, it's been three weeks since then. Ano na, at ngayon, matindi paganda nyo, GOTF, taas ng price pool, so kailangan pag, <laughs> pag, pag sila talaga. At right after Kami lang is... yung Pinas doon. oh, di ba? <laughs> right after that is M7. Short period of time, uh, you still have to manage yung ano pa rin yun eh. Parang isipin mo, meron ba tayong, hindi, hindi tayo pwedeng mag-reveal ng lahat ng cards natin kasi may M7 pa. At the same time, you want to win. Yeah. Also, may gap in between naman na very short lang. So, paano mo siya i-handle? So, I think now more than ever, coach, kailangan all-in ang lahat ng players, all-in ang lahat ng management kasi this training has to be so precise kasi magsasakripisyo ka ng family time. Pag mapapasko na and everything, magsasakripisyo ka ng madaming bagay this time. So you have to be precise. What's the general mood of the uh, organization and the teams mo specifically, the players, ayan, heading into the next few grueling months para sa inyo? Uh, pagdating sa mood, number one, I think ano, um, nasa tamang mindset na lahat. Nakapag, kumbaga I think nakapag-reset na lahat. Kumbaga, tapos na kami dun sa era na uh, yeah, uh, yung na, kumbaga ano na, naka-move on na. Ah. Parang ganun. Yun na yung mood ng buong team ngayon. Okay. Uh, alam na namin objectively kung bakit nangyari yon ano yung mga naging errors namin. Kumbaga, nandoon na kami sa next stage na para ma-prevent yon So, doon na yung ano namin, uh, pinupuntahan namin. Then, yung next stage naman ng uh, preparation yung pinaganda namin. Kasi, uh, yun nga, gaya na sabi mo, dalawang tournament to na almost, uh, almost ano lang din talaga, magkalapit lang. So, yung preparation mo ngayon is uh, doble. Kumbaga, may preparation ka for M7, may preparation ka for GOTF, mm-hmm. parang ganun. Then, uh, kailan mo ilalabas yung mga barahan na yun? Yeah. Ano yung ilalabas mo sa GOTF? Ano yung ilalabas mo sa uh, M7? Yeah. So, ano na siya ngayon? Um, ang maganda sa amin ngayon, yung binuo naming sistema sa practice is ano na, uh, naka-design na siya para magawa namin siya both uh, ah, GOTF and M7. Yeah. And I think yung pinaka pinaka nagustuhan ko sa mindset ng players ngayon is yung ano, uh, yung pagdating sa sa day off kasi uh, kakabalik lang talaga namin sa practice I think uh, one week ago So, okay. nagpahinga kami ng after nung ano, two weeks. Two weeks kaming nagpahinga. Then, practice na ulit. Then, ang usapan kasi namin nila, boss, uh, ang flight namin is 14, balik namin 24 ng gabi. <laughs> So, Pasko na, almost Pasko. Buena. Che Buena na yung balik namin. So, ngayon, ang usapan namin nila, boss, uh, i-off ba namin yung December 25 to, to January something? Kasi nga, ang lipad Family. namin, ang lipad namin pa pa-Indonesia naman ng January is I think January 5. So, aga. sobrang aga. So, sabi namin, ano, i-day off ba natin? Tapos sa uh, paglipad na tayo mag-practice, parang mm. ganon. Ngayon, yung mga players, nag-suggest na ano, sila mismo nagsabi na, di, practice tayo, practice tayo. That's cool. Yun yung, yun yung pinaka, ano, pinaka nagustuhan ko sa mindset nila. Na alam nilang may tournament kaming, ano, uh, sinalihan. Meron kami, nag-qualify kami diyan, Pinaghirapan namin yan. Eh di, paghirapan din natin bira mga chance na mapag-M series. Yeah. Except sa iyo at sa kay Edward. <laughs> so, ito doon na natin. Parang yeah. ganun. Kung huwag oh. natin sayangin. Yeah. Grabe si, si Edward, parang sa career niya, isang, ay hindi, literal para buong career niya nag-M series. Siya. Yeah. Simula oh. nag, ano siya, simula nag, nag-pro. nag-pro. Ay, M2 lang pala wala. Yun. Pero hindi pa siya pro nung M2 eh. Season Ay, six. season 6 oh, pala siya. Oh. Eh. Season 5, season 6. Oh, so, yun, M2 lang na miss niya. Ganun. Yeah. Pa Edward. So anyways, uh, good luck at sana hindi kayo mapagod. Yun lang. Sana uh, luck din. Siyempre, sana yung family din ng mga players mo, at ikaw mismo, yeah. Dexter, dapat ano din, sobrang locked in din at todo, support sa inyo. Good luck with that. And everybody from the Philippines, eh, susuportahan kayo. Meron akong mga uh, few questions na gustong balikan, Coach. At feeling ko ito naman outside ano nito eh. Um, especially dun sa sinabi mo na kapag medyo tumatanda na. In, in your case, from 17 to 23, which is not old. And in the case of other players, uh, like Haji for example, totoo pala na nagtatransform ang mga players in a way na the, the way that they get, the, the older that they get, the more things that they think of, from being instinctual, napapa, quote-unquote, overthink, at nagiging safer na, at doon na nagkakaroon ng konting, masasabi natin, na pag-dip sa performance. I think hindi siya pag-dip eh. Hmm. I think ano talaga siya, um, mas nagiging less kasi yung risk ng play mo. Kasi nga, na-overthink mo na lahat. Pero, magiging advantage mo siya kung paano mo gagamitin. So, halimbawa, for example, si, ano, sabihin natin si Few 'di ba? Napakarami yan ng experience, 'di ba? Napakarami. Masabi, masabi natin na ano, na mas maraming magaling na medica- mechanically. Pero bakit Ngayon. nakakasabay siya? Mm. Diba? Bakit siya bakit kaya niya pa makipagsabayan? Kasi nagagamit niya yung advantage niya ng pag-iisip kung paano niya iniisip yung ano, yung laro. Mm. Kumbaga <clears throat> pindot, maganda, maayos pa rin naman siya pumindot, magaling pa rin pumindot. Tatama pa rin naman. <laughs> Eh. Oo, ta- eh, kumbaga na, nakaka-dodge pa din naman. Naka, uh-huh. kumbaga napipindot niya pa rin ng maayos. May mas magaling lang talaga pumindot. Yeah. Yes, pero ano naman yung nagagawa niya? Kaya niyang mag-shot call, halimbawa. Kaya niyang mag-decide para sa team. Yung yeah. iba, shot call lang. Ay, eh, yung iba, ginagawa, pindot lang. Diba? So, mm. yun naman. Kumbaga, I think, hindi siya totally pag-deep yung pagkaroon mo ng ano ng knowledge sa game kaysa instinct I think depende kung paano mo gagamitin. Yeah. I, I've always read about this, coach, kasi sobrang interested ako. Kasi gusto ko rin i-solve yung sa sarili ko na parang as I got older, ba't humihina ako mag-Dota ng mga time <laughs> yeah. na Parang ganun. And then, syempre, sa, sa ML din, bakit tayo nag um, Obviously, may may physics yung nangyayari dun sa ating mga muscle. Nangyayari yan. Yeah. But mostly, it's about the sa, sa utak. In a way na meron daw tayong, sabi natin para kami may uh, RAM na parang yung etong mga na, nasa utak mo, nasa, meron kang parang set number of decisions lang na gagawin per day at yung pag-isipan mo. Parang may, may brain power lang tayo na nakahanda para mag-isip ng isang bagay. Parang ganun. When you're younger, bukod sa matapang ka, willing ka mag-risk, kasi nga, di mo pa ina-allocate yung brain power na yun to think about consequences. Yeah. yeah. Lahat yon nakaalat sa paano ko ba, paano ako magpe-perform. Puro lahat ng yun. As you grow older, alam mo, ikaw mismo, siguro, pag naglalaro, alam mo, napapaisip ka, ano nga bang kakainin ng anak ko mamaya? Parang gano'n. <laughs> yeah, diba? pero I think, ano, I think pagdating sa game, dadating kasi dyan yung experience. Mm. For example, uh, halimbawa, sa isang scenario, nag flicker in ako, tapos binurse ko yung isang kalaban, yeah. namatay ako. Uh-huh. So, the next thing na iisipin ko, may kalaban ba? Pagka pinatay ko ba to, may papatay ba sa akin? Uh-huh. Kumbaga, dahil na-experience ko na siya, iisipin ko na muna bago ko gawin. Unlike Added before na, oo, oh, kumbaga dati, kahit may kalaban niya, wala akong pake. <laughs> Gugo ko to. Uh-huh. Tapos biglang marirealize, ay, namatay ako kasi may kalaban pala. Then, yeah. dahil mag-iisip ka na next time, check mo muna, may kalaban ba? Yeah. Ay, wala. Sige, tsaka ako i-go. Kumbaga, may factor in na, na na-experience mo kasi siya. Dumami yeah. kasi yung experience. Kaya, nag-hesitate ka na. Exactly. So, that, yung mga microsecond na mga nag-think ka ng mga possible na scenarios, Nagde-delay. Nagde-delay. So that's why you would notice na may mga times na sinasabi natin, bumabagal na yung pindot ng isang older player. Yeah. And it's not because mabagal siya pumindot, literally. Given the scenario, mabilis pa rin yan pumindot. <laughs> Yeah. Malakas pa rin yan. Pero, you may na. microsecond na nag-iisip ka kasi, na yung utak mo ganun. So you just have to train your mind na pakuntiin yung mga choices na yeah. yan. Parang ganun. Yeah. Kailangan masanay ka lang na, ano, na, uh, etong risk na to is worth it. Parang ganun. Kumbaga, mm. kahit di ko na pag-isipan kung uh, risky siya or hindi, dapat uh, sundin ko pa rin yung instinct ko. Parang ganun. mm. That's the beauty of esports. Kailan mo masasabing maganda yung risk o hindi? Parang ganun. Which yeah. is, uh, ah, uh, doon mo lang ma-identify kapag mas inaral mo na yung, yung, yung laro. Yeah. Ayan. Alright, so next is doon sa, ginawa mong sistema doon sa uh, drafting. This is something that I live by. Tinanong ko na rin si King Kong about this, but I got etong idea na to from a uh, from a Pokemon player. And the, uh, <laughs> yeah, di ba kung, kung alam mo yung kung nanonood kang Pokemon, yung nanaro ba ever Pokemon? Hindi. Oh, hindi. So anyways, para siyang turn-based. Para siyang card game. Sabi natin, card game. Uh, you've played a card game probably. Yeah, marami. Okay, so yun. So, para siya may turn ko, turn mo, whatsoever, and everything. Uh, merong thing about hard predicting, which is uh, parang, kunwari, pipik, gagawin ko tong play na to, kasi kilala na kita na alam mong pipiliin ko to, so i-advance ko yung... Oh, yan. yeah. Reverse, reverse, reverse. Reverse, reverse, reverse. Hard <laughs> prediction, yeah. basically. So sabi niya nito is, nitong player na to, na top of the game siya, parang, parang siyang probably the GOAT of that uh, game. He said na that game daw, kahit puro siya about the mind power, na hindi siya mechanical game, you would think na puro about siya sa predictions, hard prediction. Pero most of his games daw, hindi nakakatulong yung pag-hard predict niya. Alright. And ha, uh, prediction does not matter. Ang mas maganda is you know you know your moves. Yeah. All right. So, my question is, sa pagde draft bumuo kasi ng system mo. Would you agree na ang hard prediction baka mas napapasama pa. Nakakasama, mas nakakasama pa. Um, I think, ano, masasabi ko 50-50. Uh, ah, kumbaga, 50% na makakasama, 50% na makakabuti. Ay, siguro ano, uh, pag nasa stage ka na, may time pressure, uh, dapat wala yon Wala yung hard prediction. Kasi makakasamahan kapag in-overthink mo lahat. Pero pag nagpe-prep ka, eh, may free time ka, siguro, good siya. Kasi at least malalaman mo kung ano yung uh, butas. Pero sa system kasi na ginawa ko, ano kasi, ako and si Dex, ano kami, parang math nerd kami. Kumbaga, si Dex kasi ano yan eh, um, yeah. graduate ng ano yan eh, ng... Uh, mathematics ba? Yeah, mathematics yan eh. So, more on analytics and ano siya, major niya kasi is math. So, parang sobrang addict niya sa number na ako din kasi, kung nag-college ako, numbers din talaga. As in, sobra, puzzles and numbers, yung pinaka pinagkakadikan ko talaga. So, halos lahat ng system ko is based on numbers. As in, ano siya, masasabi natin probability and chance na mangyari is mas mataas. Then, dapat lahat ng yon is merong merong sagot. Kumbaga parang uh, yeah sa, sa, sa draft system na binuo namin, uh, ano siya, kumbaga, lahat ng possible scenario, nababasa namin. Lahat ng possible okay. options, makikita namin. Kumbaga, as in, para kami ano, <laughs> para kami computer uh, na mag-type else na. Oh, mag-type ka ng isang ganto, lalabas lahat ng ganto. Yeah. Uh, para siyang ganun. 'Yun yung system pero hindi pa siya finished product. Okay. Ano pa rin siya? Uh, Stage 3 pa nga lang ngayon. Yeah, eh. yun nga. ongoing pa rin siya na uh, <laughs> parang under development. Pero okay. nakikita na namin yung ano, yung improvement tsaka yung result. So you're telling me na sa system na binuo mo, hindi mo kailangan mag-hard predict? Kasi, yeah, hindi. And, okay. So you don't have to answer. The, I think na-mention ko naman ito ng previous podcast natin. Don't have to answer here. Mag-react ka na lang whatsoever. The way that you draft is it covers for any potential na counters or nagagawin ng kalaban. <laughs> And, uh, in a way na meron kayong pattern na parang hindi na magmamatter kahit sexyhan nung kalaban, kahit maging exotic yung ginawa ng kalaban. Kasi may mas, mas masosolve niyo pa rin siya sa dulo. All right. Somehow I think, yeah, somehow I think ganun kasi ano, uh, I think yung system, bago ko ginawa or bago ko man naisip mm-hmm. yun, gusto ko kasi ng ano, gusto ko kasi ng draft na walang butas. Pero yeah. as as tumatagal, parang imposible siya. Lagi talaga siyang, oh. laging meron. Kumbaga, ngayon, ang only solution is humanap ka ng sagot sa butas. Yun na lang talaga. Kumbaga, pag may nagkaroon ka ng butas, tapalan mo. <laughs> Yun, yun talaga eh. May nakita akong draft niya talaga ng mga ako eh, na ni, sinadyan yung ipakita yung butas. <laughs> Habi kang tumad. eh, kinagat naman nila. eh, kumagat sa butas. Okay. So, nangyari, imagine niyo nag-present ng butas sila, tapos nahulog dun lang to, oh, tapos kinover nila. <laughs> Oh, yeah, parang ganun lang siya. So, wala eh, Ano, yun talaga siya. I love siya, you, eh. MTV. <laughs> idol, idol. Eh, ah, uh, good luck. Um, to be fair, kahit sabihin natin to sa system, they, you still have to execute. And I think uh, ako, tingin ko talaga, masasabi ko sa sarili ko, confident ako na 90% hindi makakopya yung system nang wala ako. Oh, that's great. So, masasabi ko lang na ma, pwede siguro sabihin natin, halimbawa na lang, mag, ano, wag naman sana, halimbawa lang, maghiwalay kami ni Dex. Ah. Halimbawa, uh, maging magkalaban kami. Pwede niya siguro magaya. Hmm. Pero yung next step kasi is yun yung mahirap. Yung yeah, next yeah. stage, kasi may improve mo lang naman yun kung ano eh, kung ikaw yung nagsimula, ikaw yung gumawa. Yeah. Kailangan kung gusto niya magkaroon ng ganun is magkakaroon din siya ng sarili niya. Kahit na base, kahit i-base niya doon, dapat may sarili siya. Parang ganun. Yeah. So yeah. kung sino man, kung sino man, I think 90% hindi talaga basta-basta mo kopya. Yeah. And baka nga hindi maganda na kopyahin eh. Baka... Yun pa. <laughs> Mas maganda talaga. I think depende talaga siya sa ano eh. Yeah. Sa coach eh. Kumbaga, or hindi naman sa coach, I think sa drafter. Depende talaga siya sa drafter. Yeah. Kasi kung paano niya lalaruin yung draft niya. As in, doon talaga mag-base yung system na bubuin niya. Yeah. Uh, MTB, the, the, you mentioned earlier na na-outdraft kayo nung season 16. Tama ba ang pagkarinig? Hindi siya totally outdraft, pero hindi kami nag-adjust. Okay, okay. so, I think yun yung ano eh, yun yung strength ka namin, 'di ba, mag-adjust. Uh, Kumbaga mas mas nag-stick kami sa kung ano yung uh, ginawa namin nung upper bracket kaysa okay. sa kung ano yung dapat namin gawin nung finals. Parang ganun siya. Kasi Fair. kasi parang ano yan eh, season anong eh, upper bracket finals na naipanalo na namin sa kanila. Ngayon yung TLPH, alam nila na yun yung tumalo sa kanila, nag-adjust sila. Ngayon, expected namin game 1 adjustment tal adjustment ng TLPH. So, nung natalo kami ng game 1, alam na namin na ano, na nakapag-adjust na sila. So, ito yung adjustment na ginawa nila. Ang problema, dapat nag counter-adjust kayo. yeah, counter-adjust kami kasi uh, <laughs> nag-adjust sila eh. Kasi uh, hindi, ah. next stick kami kasi. Next stick uh, kami sa strength namin. So, I think yun lang yung sigurong medyo, ano ako na, naging frustrated ako. Okay. Strength naman kasi namin siya. Kung baga, kung ikaw naman titingnan, kung ano, nasa finals ka na, ginamit mo naman, natalo mo sila, ang unang mindset mo is, panalo naman kami nung ginamit namin to. Hindi gamitin ulit natin. Parang. Yeah. So, unlike nung season no regular season. No, sorry, no season. I, will, I wanna go back to season 10 wherein iba yung nag-champion kayo nun eh. Yeah. Iba yung upper bracket na-atake nyo, iba yung grand finals na-atake Yeah, nyo. parang ganun siya. Yeah. So, yeah, parang ganun nga siya. Yeah. Great. Uh, next na question ko dito about naman dun sa uh, mentality. Kasi uh, natanong ko rin to kay King Kong sa most recent. And gusto ko na tanong to sa most of the my interviewees. Si Bobby Fisher, uh, nag-suggest ka ba? Yeah. Uh, so, so you probably know Bobby Fisher. Yeah. Meron siyang interview, sabi niya, uh, and this was, ang context ni mga time na to is, may mga chess players na gumagawa sila ng mga kakaiba kasi they feel like psychology wins that the chess daw is a psychology battle so they would go um, out of their way na meron silang kakaibang gagawin magpapalit sila dun sa match meron silang aaurahan nila ganun eh, which also can be translated dito sa uh, mundo natin ng MLBB especially sa pro his quote was I don't believe in psychology I believe in good moves So, bars, di ba? Sabi niya, wala siya, ano, hindi daw psychology ang... Yeah. <clears throat> I think... Yeah. It's, nasa mention mo siya kasi kay Boss Rade. Yeah, I <laughs> think nung time, nung time niya kasi, advance siya masyado sa time niya. I think, uh, I think. Kasi alam niya yung good moves. Yeah, alam niya kasi yung good <laughs> moves. Okay, ngayon, magiging factor in lang naman kasi yung, ano, yung psychology kapag pantay na. Ibig sabihin, kung, I love it. Kung wala naman ng advantage ang isa't isa, objectively, pantay na. Kaya nyo na sa bayan. Makipagsuntukan ka. Yeah. Alam mong uh, sasabayan. Pag sumuntok kayo susuntok siya ng isa. So, anong advantage? Wala. Pantay lang. Magiging yeah. 50-50 siya. So, gusto mo lang naman ng advantage. Doon papasok yung psychology. Yeah. Uh, yung, yung tipong, uh, tawag dito, bago pa mag-start yung game, may ginawa ka ng kakaiba para naurahan lang mo. mapaisip siya. <laughs> Yeah, uh, naurahan mo na iniabangan mo na para para manggigil, magiba yung laro, iba yung isipin. So, kung alam mo kasing pantay lang, uh, dadaanin mo sa ibang way. Mm. Ngayon, may isa pa. Kapag alam mong lamang sa'yo yung kalaban at hindi mo kayang sabayan ng normalan, <laughs> gawa ka ng gawa ibang way. So, doon papasok yung psychology. Yeah. How do you guard, how do you shield your players away from the mental battle na nangyari? Like, uh, you, you mentioned an example earlier. Buti na lang kay Doming nangyari siya after. Yeah. Uh, but yeah, how do you how does Aurora the, the coaching staff ng Aurora shield their their players from that uh, from that? And yourself na rin. Baka yeah. kasi, di ko alam kung may Auroran mga coach ha. Ah. <laughs> Parang wala naman lahat. wala, naman. <laughs> Pero ano, I think ano lang, tamang mindset lang talaga. Uh-huh. As in, doon papasok talaga si Basrada. Pero kahit kahit kasi kung kung walang rada, ang ang number one kasi na priority namin pagdating outside game is tamang mindset. Mm. Objective tayo tumingin. Kumbaga kung ano man sabihin niyan, murahin ka niyan, trust ko ka niyan, mindset. Tipihan ka, limba, tipihan ka. Syempre usually pag titipihan ka, way yan para mag-isip ka ng ibang bagay, di ba? Uh. So, uy, tipi ng tipi. Instead uh. na ah. yung iniisip mo yung dapat mong gawin, uy, tipi ng tipi to. Ah. Uh. Diba? Kumbaga, ang mindset mo dapat is objective. Yeah. Kumbaga, yun lang, may tamang mindset lang. Yun lang ang sagot talaga. Ah, okay. Um, this is uh, the, yung last naman, Coach. Um, I know that you're a fan of basketball. Magaling maglaro. Ko, and, okay, nakalaro namin si uh, MTB. Ang tangkad niya, pero hindi siya hindi siya sentro maglaro, boss. Ano ba ta dahil ba ano ka? matatangkad ba yung mga nakalaro mo before? O talagang uh, floor general bali, ka lang? Bali kasi nung, ano, nung uh, elementary ako, elementary and high school. Pero nung elementary kasi ako, kampi ko kasi yung kuya ko. Yung kuya ko is more on center kasi yung laro. Okay. So kapag nag-center din ako, magagawan kami sa pwesto. Okay. So, ang ginawa ko, nag-iba ako ng pwesto. Nag-shooting guard ako. Uh-oh. So, dahil guard yung pwesto ko noon, so, syempre, pag-graduate niya, ako na yung bida. Kasi Uh-oh. <laughs> ano, eh, wala na siya. Uh-oh. Eh. So, ngayon, nung... Sa school ba? Ta, sa yeah, school, sa school. So, after elementary, tas nag, ano kami, nag-high school, hindi na ako nag-center talaga. As in, gusto ko na lang mag-guard. Uh-huh. As in, gusto ko uh, guard na lang yung position. Kaso, darating talaga sa point na dahil ikaw yung malaki so, sa <laughs> oh. team. Ilalagay sa gitna. Center ka pa din. Uh-huh. So, ang ginawa ko na lang, mala Draymond Green na lang sa sa depensa, uh-huh. ano, center ka, tapos sa opensa, ano ka, uh, guard ka, okay. parang ganun. So, uh, yun, more on playmaking kasi talaga yung ano, yung laro ko. Kaya So, oh, galing sobra uh, eagle eye to si ano. Uh, advantage pa na matangkad siya daling Kita sa ano, grabe. <laughs> Kita lahat. Eh. Kita lahat. Oh, ganda galing pumasa nakakabaliw. Oh, tapos uh, ano pa, uh, uh, scoring threat din. Ay, so ano, malapit to si ano, si uh, MTB. Ma fascinated ka ba sa mga ano, mga plays na mga teams, ganun? Yeah, ano, Spurs ka, Spurs Ah, sino ba ano talaga, number number one before nung ano, wala pang Golden State. First talaga. Sila, uh, as in, sila talaga yung playmaking team. Yep. Tapos Golden State kasi nga yung ano, yung yeah. trio nila Draymond Green, yeah. S- Steph, Steph tsaka si Clay. Tapos I think uh, si yung hindi pa superstar si Jokic. Ah, uh, syempre. Dahil dati sa, hindi marunong sa, umiscore yun. Eh. Parehas kayo eh. <laughs> hindi marunong umiscore dati yun eh. Ano lang yun, eh. pasa-pasa lang yun uh, eh. Ah. Tapos nang naging scoring machine, naging MVP. Oh. Eh, parehas kayong, ano eh, na, nasa <laughs> matangkad na nasa bandang harap, almost sa three-point line, tapos magpapasa. Pasa-pasa lang. overhead sa amin, hindi namin maabot ng ganun. uh, <laughs> ah, okay, so, uh, there was, yung Spurs, I've watched this interview with, uh, <sighs> I forgot who, actually. Pero isa sa mga, either LeBron or Curry or Steve Kerr to. Uh, at namay sila dun sa, alam, naalala mo nung kainitan ng Spurs ng 2013-2014, yung the extra pass kind of yeah, Spurs. Kay ano, kay Manu. Manu. Yeah. Uh, nandun pa sila Parker na mga yeah. time na yun. Yung, alam mo yung sobrang dami nilang pasa. Ayan. So, ang sarap panoorin, yeah. right? So, it had me thinking. Pa- pa- ako, palagi kong may ano kasi, oh, lagi ako nag-iisip na parang sino ba kagaya nito para ma-explain ko sa iba. Nung season 16, ano kayo, um, sinab ang una kong inisip, baka parang malas first to na systematic tong ano, tong role. Pero hindi pala. Pero hindi pala. Okay. <laughs> Golden so, State pala. Golden State actually. So, sobrang Golden State nyo <laughs> ngayon. hindi naman doon. Hindi dahil doon. Pero, doon sa, alam mo yung, ano kayo eh, parang, hindi nga Steve, pero siguro early stages ng Steve Kerr na, na Golden State. Yung Spurs, ito, ito yung, uh, I want to pick your brain here. Yung Spurs, the, the way that th- I always thought about them is they're systematic. Pero hindi pala. No, after ko mapanood tong podcast na to, the way na na-explain lang sa Spurs is, ginagamit pala nila yung extra passes na yon to be aggressive. From a player's from a viewer's perspective, mukha siyang system, systematic. Pero pag ikaw na yung nakakalaban mo yung Spurs, the way that you feel it is, aggressive sila. Na ang nag-resonate sa akin na term doon is, hindi mo alam yung susunod na mangyayari. You always keep on guessing. Kaya eventually magkakaroon ka ng mali na mistake. Kasi sa sobrang dami nung, sa sobrang bilis ng mga pangyayari at aggressive nila, yung movements nila, akala mo ito na yung mangyayari pero hindi pa pala. Over the course of the game, na-apektuhan na yung utak mo, hindi mo na ngayon lalo alam paano sila sagutin. You always kept on guessing. Which made me think, ganito yung liquid maglaro. Yeah. They all, di, ganito yung onic ng season 14, nung kalakasan nila, they will make whatever random play kasi parang ganun yung pagkaka-design sa nila. Kahit ano mangyari, ganun mangyari. And then, season 16 would even attribute it sa liquid playoffs. Specifically, dun sa series ninyo nung last, nung grand finals. Kasi they will always be the one to make the play kahit hindi sila yung nasa advantage, right? So, uh, my question is, did you feel the same? <laughs> yung, Or sa, ano yung sa aggressiveness nila, yes, ano talaga siya, uh, iba yung naging aggressiveness nila nung upper bracket sa aggressiveness nila nung, ano, nung finals. As in, pero sa TNC pa lang ginawa na nila yun. Sa lower bracket LBF. finals, ready kami Mm. Kumbaga, alam namin na ano, ito yung, kung ano yung ginawa nila sa TNC, gagawin sa atin. Kumbaga, ready kami doon. Ang problema, hindi lang siguro talaga, ano, hindi lang namin na-execute. Kasi nga, wala namang gumagawa nun sa, ano, sa script. Eh. <laughs> Wala talagang gagawa nun yung ginawa nila. As in, kahit, kahit si, gano'ng kalakas na team, kahit sila pagka scrim hindi, hindi nila gagawin sa scrim yun eh yung ginawa nila ng finals <laughs> so, parang parang uh-huh. ganun siya pero alam mo yung expected mo pero nag-doubt ka nagda-doubt ka sa ano yung dapat mong gawin. Parang ganun. <clears throat> Parang ganun yeah. lang siya. Parang ganun lang yung nangyari. Kapag nag, nag-hesitate lang kami kasi meron silang, dahil sa sobrang aggressiveness nila na yeah. parang hindi dapat eh. Parang ganun. So, so medyo ano siya, pwedeng yung sinabi ko about dun sa ginagawa ng Spurs before. Parang ganun yung yeah. naging application. Yeah. Kasi sobrang likot nila, sobrang gawa sila ng gawa ng kung ano-ano. Parang mapapaisip ka, bakit oh. ginagawa yun? Parang ganun. And, diba? yung extra pass nga, kumbaga bakit, bakit pinasa pa? Hindi naman na kailangan ipasa, parang ganoon. Oo. So parang sa susunod na makarap mo sila no next play, ne- next na play, <laughs> I mean, <laughs> ah, alam ko ipapasa nila to. Tapos biglang, biglang hindi. Hindi, di ba? Mga ganoon siya. Diba? Parang Doon ka mapapa-overthink. Yeah. Dadating ba sa point na parang ganun ka-aggressive ang ano? Ang Aurora? Sa totoo, lang, lang. <laughs> sa totoo lang, ang daming, ang daming uh, nagsasabi na ano, systematic ah. masyado ah. si Aurora. I think sinabi rin yan sa Turkey nung nung nandoon kami, di ba? Pero I think ang mas term doon is ano eh, tamang aggression. Kumbaga, hindi lang napapansin ng mga tao, pero yung aggressiveness ng uh, ng players is ano talaga, kung kailan lang kailangan. Okay. Yun lang talaga siya. Sa uh, at uh, I'm sure that's a, a topic that you guys would want to for me to expound pero tingin ko secrets of the trade na yan. Yeah. <laughs> uh, hindi na Kung paano namin ginagawa, 'yun ang ano, 'yun ang hindi ko talaga hindi Patot, ko, na, yeah, hindi ko pwede i-discuss. Yeah. But at the same time kasi parang ang ang saya na pag na i-dissect pero wala so, din eh para honestly nasa ano din yan eh, nasa players din paano nila ma- ma-execute. Lahat ng lahat, sa totoo lang lahat ng lahat ng diniskas ko, lahat ng sinabi ko na sistema na mm. binuo ko, lahat ng ginawa ko, hindi ko siya hindi ko siya ma- magagawa kung hindi din dahil sa kasama kong coaches, kung hindi kasama yung mga players. Yeah. Kumbaga lahat 'yon ano, kumbaga parang ano, parang nagtayo ako ng bahay, then lahat ng nasa loob niyan ay galing sa kanila. Parang ganoon. Yeah. So lahat ng lahat ng magiging appliances niyan, decorations niyan, designs niyan, mm. lahat, lahat ng nasa loob ng structure na yan, eh dahil sa kanila. Parang, it's Aurora MLBB, not MTB MLBB. Yeah, hindi yeah. siya. Hindi siya MTB. Gets. Kaya kong gumuo ulit ng isang bahay, pero iba, iba na, na yung laman. Hmm. Hindi na, hindi na yun yung laman. And if you attempt to make it like Aurora, it would just fail. Yeah. <laughs> Parang Aurora Turkey, nakita naman nila, di ba? Bakit Ah. yung Aurora Turkey sobrang sobrang aggressive? Kasi iba yung laman ng bahay na yun. Yeah. Iba yung aggressiveness ng mga yun. Iba yung mga tao sa bahay na yun. Yeah, iba yung nakatira dun eh. Yeah. Alright. Last na. Um, um, eto na talaga. Um, I got this from Carl Tizzi. Hindi ko sure kung nasa podcast siya mismo, pero I'm sure na napag-usapan namin to. And sobrang nag-agree ako sa kanya. Hindi natuturo ang shot calling shot calling is a talent. More of a, hindi siya skill. More like, okay, let me rephrase. Shot calling is not for everyone. Iyon, mag-agree ako. Mag-agree ako, hindi talaga para sa lahat yung shot calling. Pero, hindi ako mag-agree na hindi kayang ituro. Mm-hmm. Kasi, hindi lahat ng player kayang mag-shot call ng tama. Pero kaya mong ituro kung paano ang tamang shot call. Okay. So, merong mga ayaw mag-shot call kasi alam nilang mali. Pero kapag naituro mo, alam nilang kaya nila. So, I think merong mga players na kaya lang naman sila hindi nagsasalita or hindi nagsha-shot call kasi alam nilang mali eh. Mali yung, mali yung sasabihin ko eh. Kailangan ko ng guidance. Mm. Kaya umabot sa point na hindi na lang nagsasalita. Hanggang sa kung ano na lang kailangan sabihin, yun na lang yung sinasabi. Pero once na naituro kasi siya, <clears throat> once na naituro mo yung kung ano yung dapat niyang sabihin, I think kaya talaga, eh, kaya talaga mo siya. Kaya mo siyang ituro. Pero yun nga, hindi talaga para sa lahat. Kasi minsan, <laughs> kahit anong turo mo, kung hindi talaga siya marunong mag-shot call, hindi talaga mangyayari. Would you think that in order for you to be a successful shot caller, kailangan maigo ka. Hindi. I think kailangan uh, kailangan marami kang experience. Kasi hindi naman susunod sa yung isang player kung ano eh, kung alam niyang mali yung shot call mo. Eh. Pero kung na-experience mo na 'yan, susunod na lang sa yan. Kumbaga, alam mo na na kumbaga sa isang scenario, kapag nangyari yung isang scenario, na-experience mo na, kung hindi siya sumunod, after ng game, may explain mo sa kanya eh. Kung sumunod ka, ito yung mangyayari. Kung, kung wala kang experience, hindi mo rin alam, yeah. di ba? Ikaw pa yung sasabihan na, eh kapag sumunod ako, ito yung mangyayari sa akin. Eh. Mm. So, I think experience talaga yung pinaka pinaka magtuturo sa iyo. Yeah. Yun yung ano, yun yung kailangan mo kung gusto mo maging magaling na shot caller. All right. Yung ego, I think hindi siya totally ego. I think leadership yung kailangan mo, hindi ego. Kasi kung ego yan, hindi ka susunod sa iba. Ang mm. totoong leader, marunong sumunod. Yeah. Authority. Ah, yeah. Ah, mga ganyan. Ah, okay. The, oh, mali pala, sorry. Ang totoong leader, marunong makinig. Makinig. Oh, yeah. Ah, okay, okay. Uh, I have a, I have a, I have a, parang ano, parang ano, uh, proverb that I always live by when it comes to like shot calling. Kasi hindi na ako nagsha-shot call sa ano eh, sa sa in-game. I mean, di naman ako part ng team. Pero sa outside, sa mga work na pinanabutan ko, I think uh, shot calling is uh, imp- ang pinaka-importante is kailangan alam mo, marunong kang tumanggap ay you're willing na magkamali. Parang mali term. Parang you're willing na you're willing to accept the consequences kung sakaling mali yung sinabi mo. But at the same time, hindi ka takot na mali yung shot call na yun, na decision na yun. Alam mo yun, parang yeah. hindi kasi, ta- kahit ano mangyari, magkakamali ka eh ng basa yeah. sa situation, sa laro. And I'm sure that your shot callers, ganun din eh. Hindi naman sila perfect na, near perfect, pero hindi sila will never be perfect. Isa sa isa nga sa pinag-usapan namin ever since Renegade days pa. Uh, isa sa pinag-usapan namin, walang tamang shot call. Walang walang tamang shot call. Baliktad. Usually, walang maling shot call. Yeah. <laughs> Pero ano? Yeah, <laughs> baliktad, baliktad siya kasi nga <laughs> kumbaga kung ano man ang uh, i-shot call ng uh, ng kakampi mo, uh, depende pa rin yan sa mangyayari. Eh. Depende mm. pa rin yan sa kung paano ka sumunod, yeah. kung ano yung ginawa nyo. Kumbaga, how fast do you yeah, respond? Paano ka naka-react, 'di ba? Kumbaga, wala kung kung ano man yung mangyari, kailangan niya lang ng isa pang shot call. Depende yeah. sa kung ano yung nangyari doon sa unang shot call. Kumbaga, kahit mali man yan, basta sumunod ka, shot call na lang ulit. Yeah. If eventually mali yung nangya, naging resulta dahil dun sa shot call nyo, edi eh ang next shot call is how do we solve this? Yeah. Yun lang. Paano tayo babawi? Mm. Paano na, what's the next play? Yeah. Next play, sabi na base na naman yun. What's the next play? Yan naman talaga. All right. Thank you so much, MTB. I always end this with two, my podcast with two important questions. Hindi ko maalala kung nasagot mo na dream... Nasagot mo na ba dream team mo? You did? Dream, dream, dream, dream team, dream team. I think hindi pa. Okay, so, ayan. Dahil mahaba ng ating podcast, kahit huwag mo na masyadong explain. Uh, may dream team. yung, hindi, siyempre yung mga naging players ko, yeah. uh, yun talaga yung magiging dream team ko. Uh-oh. Kasi ano talaga, uh, naka-work ko sila. Yeah. Pero kung pipili ako ng ano, ng syempre, five na yun, ng oh. five na never ko pa naging player. As in, ano lang to, uh, out of curiosity. Kumbaga, kumbaga sure. curious ako bakit, bakit ano, bakit, or ano mangyayari kapag yeah. sila yung naging players ko. So, uh, I think Jungle, um, Kyrie. Mm-hmm. So, Curious talaga ako ano. Kasi parang wala akong narinig na negative pagdating sa lahat ng taong nagsasabi na ano, si Kyrie ganto, si Kyrie ganyan. Parang parang walang negative side na ano. super ano. So grabe yun. Gusto kong ano, gusto kong maintindihan ano yeah. ano nga ba yung ginagawa niya. Then pagdating you sa Rome, love, you would love to handle him, honestly. So pagdating naman sa Rome, I think uh, si Baloy. So Sheesh. Curious din ako kung paano niya naiisip yung mga bagay na mm-hmm. ginagawa niya. Yung mga kalokohang, mga unpredictable na... Big brain dalaw. baloy place. Yeah, so mga, yun nga, big brain baloy. So, ano talaga, ba nakakapagtaka paano nila nagagawa yun. Then, uh, sa gold lane, gold lane, siguro ano, si Innocent. So, cool. gusto, gusto ko rin ano, gusto ko rin, uh, yun nga, malaman ano ba yung ideas or paano siya naging ganun kalakas? Kumbaga, yes, nakita namin yung potential niya sa TNC pero nag-iba kasi nung napunta siya ng ano, SRG. SRG. So, same same siguro yun explain kasi would be ano, Kram. Kram. So, sila yung medyo Kram. kumbaga curious ako paano nyo naiba yung SRG? Paano ba? Siyempre, credits din kay Coach Arcadia pero yeah. yun nga. Ibang Kram tsaka ibang Innocent kasi yung nasa ano, nasa TNC tsaka nasa SRG. So, yeah. out of curiosity Alright. Sa mid lane, hmm, siguro, ah, puro shot caller pala yung kinuha ko. No? <laughs> Baloy, oh. Eh, King Kong, puro mga nag-shot Balik, Kyrie. Call. Kyrie, nag-shot call. Innocent, di ko alam kung nag-shot call, pero parang imposibleng di nag-shot call oh. pagka ganun yung galaw eh. Uh, Wala siguro, mo ng, ano, tag, ng follower ngayon. Na... Hindi, sige, sabog na lang. <laughs> si Prince. okay, okay. Uh, either Prince or Sans. So, yun yung ano, yun yung Alupitan ng ano ng idea sino kaninong idea mananaig. Wala <laughs> na kayo. Para mag-usap kayo lima. yeah. <laughs> oh, that, that's a, uh, interesting na uh, parang ikaw ang unang naglagay ng innocent crab sa dream team. So interesting. Um, the last question, what makes a great player from MTB? I think ano talaga um, yung dedication. Kung gaano ka ka-dedicated sa ano sa ginagawa mo um, kumbaga, gaya nga ng ano, lagi ko sinasabi, uh, kailangan mo lang ano, mag-improve. Kumbaga, so para makapag-improve, kailangan mo talaga ng dedication, ng hard mm. work. Mm. So, kung ano, kung kung magiging dedicated ka talaga, I think ano, magiging yeah. isa ka sa best player spoken from a man na kitang-kita nyo naman kung gaano siya ka-dedicated sa kanyang trabaho. Thank you so much, MTB, sa isang mahabang podcast. Uh, thank, you. thank you. Sana okay ka pa. As yeah. of now, it's 2, 219, <laughs> sorry. <laughs> okay, Sana nag-enjoy ka yeah, naman. So, sobra. Min- uh, minsan lang naman eh. So. Oo, oh, yun. Okay. So, let's uh, let's support Aurora. Baka meron kang gustong uh, i-promote or ipasalamatan or i-shoutout or anything, uh, Coach. Ayun, uh, thank you pa rin sa ano, lahat ng sumusuporta sa Aurora guys. Abangan nyo kami sa Games of the Future tsaka sa M7. Ayan, mas gagalingan pa namin. And yan, shoutout lang sa uh, baby ko tsaka sa kay Master ni Master. uh, <laughs> Oo. Ayun, may mga, nandito pa yung mga ano, laruan nung, ano ba yan, car ba? Or something. yeah, yung Oo. ano niya. So, <laughs> mamimiss nyo muna si Daddy kasi dire-diretso na to. Pero, for sure naman, whatever the result will be para sa, ano, sa M7, I'm sure that they'll do their best. Uh, supportahan natin ang Aurora at syempre si MTB. Uh, ah, maraming salamat. Bye-bye!